U prethodnim emisijama kazali smo nešto o životu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prije poslanstva. Odnosno, govorili smo o njegovom djetinstvu, zatim o njegovom mladalačkom dobu, o poslu kojem se Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bavio. Pa smo među ostalo kazali da je on bio pastir, da su svi vjerovjesnici bili pastiri, jer su tako učili, odnosno gospodar svjetova ih je podučavao kako će da se pripreme za misiju koja treba da dođe. Nakon toga Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bavio se i trgovinom, a to da je bio trgovac za jednu uglednu mekansku bogatu ženu hudovicu Hatidžu radijallahu ta'ala anha. Nakon toga Muhammed sallallahu alaihi wa sallam oženio je ovu ženu, a i sa njom izrodio šestoro djece. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam imao je sa njom dva sina i četiri kćerke. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam će živjeti sa njom do poslanstva nekih 15 godina – sa njom će u tom periodu dakle, dobiti djecu i desit će se neke stvari o kojima smo mi govorili, a jedna od najbitnijih jeste reizgradnja Kaabe. Odnosno da je Kaaba bila srušena, a da su i zatim Kureši popravile i napravile novu, a da je Muhammed sallallahu s.a.v. direktno učestvao u toj, u toj gradni Kaabe. Isto tako kazali smo da je u tom periodu Muhammed sallallahu alaihi wa sellem susreo se sa ocem i Amidžom Zid ibn Harise, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sellem od strane Zejda odabran, odabran ispred njegovog oca i njegovog amidže. Odnosno da je Zaid ibn Harise odabir napravio na osnovu Muhammedovog sallallahu alaihi ve sellem obhođenja i ponašanja, odnosno veličanstvenog ahlaka kojeg je imao pri sebi. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem doživio je doba 40 godina, u svome narodu bio je poznat kao častan, nadimak koji je on nosio bio je El Amin, odnosno povjedljivi, svi su ga, svi su ga voljeli, u braku je sa ženom svojom Hatidžom i osamljuje se na brdu Nur, pećini Hira. Pećina Hira na brdu Nur e, i, i nije baš nalik na klasičnu pećinu u kamenu, nego je više riječ o jednom procjepu u golemom kamenu u kojem osoba kada uđe i sjedne direktno iz njega vidi Keabu. Tako da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem boravio dakle na tom uzvišenju, u tom procjepu, odnosno u toj nazovimo je pećini i odatle je mogao direkt da vidi Keabu. U jednoj od noći Ramazana 610. godine po Hidri, u, le, u noći Lejletul Kadra, Muhammed sallallahu alaihi wasallam doživio je ono što nije doživio niko poslije njega a to je susret sa Melekom Džibrilom gospodar svjetova se smilovao ovom čovečanstvu i spustio na dunaločko nebo svoj govor Koran. A taj govor Melek Džibril donio je polako u periodu 23 godine na srce Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kazali smo da je taj prvi susret sa Džibrilom bio poseban za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da je to iskustvo posebno iskustvo i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam došao uplašen kući kod svoje žene Hatidje, da ga ona pokrla, a zatim ga riječima smirila i kazala mu da je on poseban insan i da ako si dobar, dobrim će ti se vratiti. Tako je Hatidža smatrala i tako je zaista je bilo. I to je jedan od principa ove vjere, da ako je čovjek dobar i dobročinitelj, gospodar svjetova će mu to vratiti dobrim i on će biti od onih koji će biti nagrađeni, nagrađeni eh, shodno od dijelu kojim su radili. Kaže gospodar svjetova u svojoj plementoj knjizi, hel jazaul ihsani ili ihsan, nije li nagrada za dobročinstvo i šta drugo osim dobročinstvo? Međutim, Hatidža nije ga ostavila samo na ovim rečima, nego je znala za svoga rođaka. Amidžić njen bio je Varaka ibn Neufel. Varaka ibn Neufel je čovjek koji se posvetio knjizi, čovjek koji je izučavao druge religije, čovjek koji je znao hebrejski jezik, insan koji je e, ušao duboko u knjige prethodnih objava. Samim tim Hatidža je smatrala da bi on trebao da zna šta se to desilo sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam. Pa je zbog toga Hatidža povela Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, odnosno zajedno sa njim, otišla kod svoga Amidžića, kod Varake ibn Neufela. Kad su došli kod Varaka ibn Neufela, a Varaka je već bio u poznim godinama svog života i već je bio slijep, već znači, je bio slijep. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem saopštio mu šta mu se šta mu se desilo. Odnosno ispričao mu je svoje iskustvo sa melekom, ispričao mu je svoje iskustvo sa nekim stvorenjem za koje on nije znao koje i šta je. Kada je čuo njegove riječi, Varaka ibn Naufel je odmah prepoznao o kome je riječ. Naime, Varaka je kazao, zaista je to Namus, odnosno Namus, povjerenik objave. Taj isti melek dolazio je Musao. Ili u knjigama prije, u Tauratu, Varaka je to čitao i zna da se isti melek pojavljivao i prije, odnosno da gospodar svjetova tog istog meleka slao svim prethodnim poslanicima. Zato ga Varaka naziva Namus, odnosno povjerenik objave i to je u stvari bio melek Džibril. Tada mu Varaka dakle, saopštava da je to u stvari i zaslanik od gospodara svjetova, a onda mu kazuje jednu drugu rečencu koju kaže zaista bi ja volio da budem živ, odnosno volio bi da budem tu na Dunjaluku kada te tvoj narod bude progonio i istjerivao iz tvoga mjesta. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kada čuje ove riječi, začudite se, pa će kazat, evo muhriđijehum, zar će me oni istjerati, odnosno zar je moguće da će zbog ove misije koju ću ja sad propagirati, zar je moguće da će prema meni pokazati takvu vrstu neprijateljstva da će me izgoniti iz mog mjesta, pa će mu Varaka jedno Neufel kazati da, Nikada se nije pojavio poslanik koji je došao sa misijom kojom dolaziš ti, a da ga njegov narod nije odbio i da ga njegov narod nije jeli, nije progonio, odnosno istirao iz njegovog mjesta. Zato Varaka ibn Neufel kaže, ja bih volio da sam tu. Odnosno, volio bi da sam kod, među, među, među ovim svijetom i na Dunjaluku da te pomognem kada se to desi. Nažalost, Varaka ibn Naufel nije doživio taj period. Nedugo nakon ovoga Varaka ibn Naufel je preselio, vratio se svome gospodaru. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ga je spomenuo i kazao za njega da je od stanovnika dženneta, jer činjenica da je Varaka ibn Naufel ovako nastupio, da je kazao ove riječi, govori nam o tome da je Warak ibn Neufel u srcu primio islam, iako još formalno nije bio izgovorio šehadet, Warak ibn Neufel povjerovao u misiju Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i tim činom postao musliman, a gospodar svjetova mu je nedugo nakon toga el poslao meleka smrti koji mu je uzao, koji mu uzao dušu. Nakon ovoga Muhammed sallallahu alaihi wasallam proživljava jedan poseban period, a to je period iščekivanja druge objave. Dakle, Melek Džibril se pojavio prvi put, Muhammed sallallahu alaihi wasallam iščekuje ga ponovo. Međutim, Melek Džibril ne dolazi. Prije nego što kažemo kada je došao Melek Džibril drugi put i koja je to objava koju je Melek Džibril donio drugi put, postavlja se možda jedno pitanje zašto da Allahu poslanik ide kod nekog ko nije Allahu poslanik kao što je Varaka i da ga pita o stvarima koje su mu se desile. Naime, odgovor je jednostavan. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne znao još uvijek da je poslanik. Muhammed sallallahu alaihi wasallam još uvijek nije shvatio o čemu je riječ. Jer Muhammed sa osvijem zna da mu se nešto dešava, ali još uvijek on ne zna da je on taj koji je odabran da je Allah poslanik. Dakle, Muhammed sa osvijem proživlja jedan period u kojem se osjeća da kažemo, zbunjeno, pa zbog toga želi da čuje pojašnjenje, a nema smjeti da se ode i kod nekog drugog i da se uzme neko znanje koje ta osoba posjeduje, a to je slučaj upravo i ovde, tako da ovde možemo kazati da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam pokazao dozu skromnosti, što je upravo govori o njegovoj posebnoj, o njegovoj posebnoj veličini. Valka ibn Neufel je dakle, imao znanje o konceptu poslanstva. Samim tim, Muhammed sallallahu alaihi wasallam nema smetni što je, ošao, što je otišao jeliko kod ibn, ibn Neufela druga objava kasniće nekih četrdesetak dana. Džabir ibn Abdullah nam prenosi tu predaju u kojoj stoji da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam bio u iščekivanju te objave, da je šta više znao otići na brdo nur, da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam bivao ponovo u pećini hira, međutim meleka Džibrila nije bilo. Pojavio se jedan period od nekoliko jeli dana, zatim deset dana, više od toga, mjesec i više, melek Džibril se nije pojavljivao. Melek Džibril se nije pojavljivo. Pa se Muhammed sallallahu alaihi wa sallam zabrinuo za sebe. I u jednom od takvih dana kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam silazio sa brda Nur, čuo je da ga neko doziva po imenu. A zatim se okrenuo oko sebe. Okrenuo se jeli, desno, lijevo, nazad, nije vidio nikog. A zatim je čuo ponovo glas. Naravno nije mu naumpao da pogleda gore, jer ko bi to mogao da te doziva od ozgo? A zatim je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam podigao pogled ka nebesima. A onda je vidio nevjerovatan prizor. Vidio je Allahovog meleka, meleka Džibrila u njegovoj izvornoj formi, u formi u kojoj ga je gospodar svjetova stvorio. Kaže poslanik sa oselem, fa kad seddel ufuk, o njegovoj veličini zatvorio je cijeli horizont. Jeli, cijeli horizont je zatvorio melek Džibril, nalazio je među zemlje i nebesa i ništa osim njega nisi mogo da vidiš. Walehu situ mije džanah i imao je šest stotina krila. Dakle, za zadivljujući prizor, veličanstveni melek, Džibril, nalazi se pred poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kojeg on sada vidi svojim očima po prvi put u njegovoj izvornoj, u njegovoj izvornoj formi. Naravno, Muhammed sallallahu je bio čovjek. Osoba koja je osjećala strah, pa je bilo i prirodno da se prepadne jeli, u ovoj situaciji, a zatim je jeli, požurio svojoj kući. Zatim je požurio svojoj kući, ušao u svoju kuću i kazao svojim ukućanima pokrijte me, pokrijte me, pokrijte me. Kada su ga oni pokrili, jeli Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, tada je Melek Džibril njemu kazao drugu objavu drugu objavu, a to jeste prvi sedam ajeta sure El Mudathir. Kazao mu je Melek Džibril, jeli, jeli, o ti pokriveni, ja El Mudathir, kum fa anzir, jeli, ustani i opomini. Wa rabbeke fe kebir, wa sijabeke fe tahir, wa ruđze fehđur, wa la temnun te stekthir, wa li rabbike fasbir. Ovih sedam ajeta Melek Džibril kazao je Muhammedu sallallahu alaihi wa sellem u drugoj objavi. Jeli, kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sellem bio pokriven, pa mu je kazao, jeli, o ti pokriveni, ustani, i opomini, jeli, ustani i opomini, e, odjeću svoju očisti, kumira se, kloni, nemoj pregovarati držeći da je mnogo, jeli, ovo što ćemo ti sada slati, odnosno objava koja će dolaziti i tako dalje, veli rabbike fasbir, i zarad gospodara svoga ti se strpi. Odnosno, zarad gospodara svoga, ti se, ti se strpi. Jer Muhammed sallallahu s.a.v. će u narednom periodu dobiti inna se nulke alike kaulen sekila. Zaista ćemo ti mi slati govor koji je težak, govor koji zatjeva veliku dozu odgovornosti. Zato, vali rabbike fasbir, ti se zarad gospodara svoga, zarad gospodara svoga strpi. Upravo su ovo bile riječi Meleka Džibrila u drugoj objavi, odnosno u drugom njegovom pojavljivanju Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, koje je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sada shvatio da Melek Džibril će da dolazi često, odnosno da Melek Džibril će da ga posjećuje gotovo, gotovo na dnevnoj bazi stalno. Naravno nije znao će to biti u periodu od 23 godine naredne, mi to danas znamo. Ulema neka je kazala da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jeli bio vrši više različitih objava, jeli više različitih objava. Naime neke od tih vrsta objava jeste da mu se melek Džibril objavi direktno, jeli da mu se obrati direktno, ovako kao što je to bilo u ovoj formi, u formi kojeg je Gospodar svjetova stvorio. Zatim je bilo načina da melek Džibril dođe u formi čovjeka, da poprimi izgled od nekog od ashaba, najčešće uzmeo izgled Dihije el-Kelbija, dakle Dihije el-Kelbi, dođe mu Muhammed, dođe Muhammed sa selam, u stvari to melek Džibril. Isto tako Muhammed sallallahu ve sellem bio nadahnut je li od, poslan, od, od, gospodara svjetova da ga Allah direktno nadahne. Isto tako je gosp, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dobivao objavu tako što je direktno na mirađu razgovarao sa gospodarom svjetova. Dakle ovo su neki od metoda, odnosno neki od načina kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dobivao objavu. Ove stvari navodi nam Ibnul Qayyim, je li Ibnul Qayyim odnosno o vrstama kada govori o vrstama objave. Naravno, prethodnica svim ovim vrstama objave jesu istiniti snovi, odnosno snoviđenja koje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem takođe doživljavao, ali isto tako je li i ova nadahnuća, odnosno ilham, ilham, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem znao biti, znao biti nadahnut. Ali najčešći oblik bio je da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uđe u određenu formu transa u kojem Melek Džibril dođe, a zatim direkt na njegovom barak srce spusti određene ajete iz, iz Korana. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je sa Iqra postao vjerovjesnik, sa a, Jajuh el Mudethir postao je jeli, jeli poslanik. A, ova dva izraza, vjerovjesnik i poslanik, spominju se u knjigama jeli, u Siriji, u svim ostalim knjigama islamske literature, pa sami tim smatramo da je bitno da znamo koja je razlika među vjerovjesnika i poslanika i da li uopšte postoji razlika među ova dva pojma. U prethodnim emisijama kazali smo nešto o životu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam prije poslanstva, odnosno govorili smo o njegovom djetinjstvu, zatim o njegovom mladalačkom dobu, o poslu kojem se Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bavio. Pa smo među ostalo kazali da je on bio pastir, da su svi vjerovjesnici bili pastiri, jer su tako učili, odnosno gospodar svjetova ih je podučavao kako će da se pripreme za misiju koja treba da dođe. Nakon toga Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bavio se i trgovinom, a to da je bio trgovac za jednu uglednu mekansku bogatu ženu hudovicu Hatidžu radijallahu ta'ala anha. Nakon toga Muhammed sallallahu alaihi wasallam oženio je ovu ženu, a sa njom izrodio šestoro djece. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wasallam imao je sa njom dva sina i četiri čerke. Muhammed sallallahu alaihi wasallam će živjeti sa njom do poslanstva nekih 15 godina – sa njom će u tom periodu dakle, dobiti djecu i desit se neke stvari o kojima smo mi govorili, a jedna od najbitnijih jeste reizgradnja Kaabe. Odnosno da je Kaaba bila srušena, a da su i zatim Kurejšije popravile i napravile novu, a da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam direktno učestvovao u toj, ka, u toj gradni Kaabe. Isto tako kazali smo da je u tom periodu Muhammed sallallahu alaihi wasallam susreo se sa ocem i Amidžom Zid ibn Harise, da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam od strane Zejda odabran, odabran ispred njegovog oca i njegovog amidže. Odnosno da je Zaid ibn Harise odabir napravio na osnovu Muhammedovog sallallahu alaihi wasallam obhođenja i ponašanja, od veličanstvenog ahlaka kojeg je imao pri sebi. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wasallam doživio je doba 40 godina, u svome narodu bio je poznat kao častan, nadimak koji je on nosio bio je El Amin, odnosno povjedljivi, svi su ga, svi su ga voljeli, u braku je sa ženom svojom Hatidžom i osamljuje se na brdu Nur, pećini Hira. Pećina Hira na brdu Nur e, i, i nije baš nalik na klasičnu pećinu u kamenu, nego je više riječ o jednom procijepu u golemom kamenu u kojem osoba kada uđe i sjedne direktno iz njega vidi Kaabu. Tako da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem boravio dakle na tom uzvišenju, u tom procijepu, odnosno u toj nazovimo je pećini i odatle je mogao direkt da vidi Kaabu. U jednoj od noći Ramazana 610. godine po Hidri, u, le, u noći Lejletul Kadra, Muhammed sallallahu alaihi wasallam doživio je ono što nije doživio niko poslije njega a to je susret sa Melekom Džibrilom. Gospodar svjetova se smilovao ovom čovečanstvu i spustio na Dunaločko nebo svoj govor Koran. A taj govor Melek Džibril donio je polako u periodu 23 godine na srce Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kazali smo da je taj prvi susret sa Džibrilom bio poseban za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da je to iskustvo posebno iskustvo i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam došao uplašen kući kod svoje žene Hatidje, da ga ona pokrla, a zatim ga riječima njima smirila i kazala mu da je on poseban insan i da ako si dobar, dobrim će ti se vratiti. Tako je Hatidža smatrala i tako je zaista je bilo. I to je jedan od principa ove vjere, da ako je čovjek dobar i dobročinitelj, gospodar svjetova će mu to vratiti dobrim i on će biti od onih koji će biti nagrađeni, nagrađeni eh, shodno od dijelu kojim su radili. Kaže gospodar svjetova u svojoj plementoj knjizi, Hel džazaul ihsani ili ihsan, nije li nagrada za dobročinstvo išta drugo osim dobročinstvo? Međutim, Hatidža nije ga ostavila samo na ovim rečima, nego je znala za svoga rođaka Amidžić njen bio je Varaka ibn Neufel. Varaka ibn Neufel je čovjek koji se posvetio knjizi, čovjek koji je izučavao druge religije, čovjek koji je znao hebrejski jezik, insan koji je uh, ušao duboko u knjige prethodnih objava. Samim tim Hatidža je smatrala da bi on trebao da zna šta se to desilo sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam. Pa je zbog toga Hatidža povela Muhammeda sallallahu alaihi wasallam odnosno zajedno sa njim, otišla kod svoga Amidžića, kod Varake ibn Neufela. Kad su došli kod Varaka ibn Neufela, a Varaka je već bio u poznim godinama svog života i već je bio slijep, već je bio slijep. Muhammed sallallahu alaihi wasallam saopštio mu šta mu, se, šta mu se desilo. Odnosno, ispričao mu je svoje iskustvo sa melekom. Ispričao mu je svoje iskustvo sa nekim stvorenjem za koje on nije znao koje i šta je. Kada je čuo njegove riječi, Varaka ibn Naufel je odmah prepoznao o kome je riječ. Naime, Varaka je kazao, zaista je to namus, odnosno namus povjerenik objave. Taj isti melek dolazio je Musao. Ili u knjigama prije, u Teuratu, Varaka je to čitao i zna da se isti melek pojavljivao i prije. Odnosno da gospodar svjetova tog istog meleka slao je svim prethodnim poslanicima. Zato ga Varaka naziva Namus, odnosno povjerenik objave. I to je u stvari bio melek Džibril. Tada mu Varaka dakle, saopštava da je to u stvari i zaslanik od gospodara svjetova. A onda mu kazuje jednu drugu rečencu koju kaže zaista bi ja volio da budem živ, odnosno volio bi da budem tu na Dunjaluku kada te tvoj narod bude progonio i istjerivao iz tvoga mjesta. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kada čuje ove riječi, začudite se, pa će kazat, evo muhriđijehum, zar će me oni istjerati? Odnosno, zar je moguće da će zbog ove misije koju ću ja sad propagirati, zar je moguće da će prema meni pokazati takvu vrstu neprijateljstva da će me izgoniti iz mog mjesta, pa će mu Varaka ibn Neufel kazati da, Nikada se nije pojavio poslanik koji je došao sa misijom kojom dolaziš ti, a da ga njegov narod nije odbio i da ga njegov narod nije jeli, nije progonio, odnosno istirao iz njegovog mjesta. Zato Varaka ibn Neufel kaže, ja bi volio da sam tu. Odnosno, volio bi da sam kod, među, među, među ovim svijetom i na Dunjaluku da te pomognem kada se to desi. Nažalost, Varaka ibn Naufel nije doživio taj period. Nedugo nakon ovoga Varaka ibn Naufel je preselio, vratio se svome gospodaru. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ga je spomenuo i kazao za njega da je od stanovnika dženneta, jer činjenica da je Varaka ibn Naufel ovako nastupio, da je kazao ove riječi, govori nam o tome da je Waraka ibn Naufel u srcu primio islam, iako još formalno nije bio izgovorio šehadet, Waraka ibn Naufel povjerovao je u misiju Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i tim činom postao musliman, a gospodar svjetova mu je nedugo nakon toga je poslao meleka smrti koji mu je uzao, koji mu uzao dušu. Nakon ovoga Muhammed sallallahu alaihi wasallam proživljava jedan poseban period, a to je period iščekivanja druge objave. Dakle, Melek Džibril se pojavio prvi put, Muhammed sallallahu alaihi wasallam iščekuje ga ponovo. Međutim, Melek Džibril ne dolazi. Prije nego što kažemo kada je došao Melek Džibril drugi put i koja je to objava koju je Melek Džibril donio drugi put, postavlja se možda jedno pitanje zašto da Allahu poslanik ide kod nekog ko nije Allahu poslanik kao što je Varaka i da ga pita o stvarima koje su mu se desile. Naime, odgovor je jednostavan. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne znao još uvijek da je poslanik. Muhammed sallallahu alaihi wasallam još uvijek nije shvatio o čemu je riječ. Jer Muhammed sa osvijem zna da mu se nešto dešava, ali još uvijek on ne zna da je on taj koji je odabran da je Allah poslanik. Dakle, Muhammed sa osvijem proživlja jedan period u kojem se osjeća da kažemo, zbunjeno, pa zbog toga želi da čuje pojašnjenje, a nema smjeti da se ode i kod nekog drugog i da se uzme neko znanje koje ta osoba posjeduje, a to je slučaj upravo i ovdje, tako da ovdje možemo kazati da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pokazao dozu skromnosti, što je upravo govori o njegovoj posebnoj, o njegovoj posebnoj veličini. Valka ibn Neufel je dakle, imao znanje o konceptu poslanstva. Samim tim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nema smijetni što je, ošao, što je otišao jeliko dvarake ibn, ibn Neufela. Druga objava kasniće nekih četrdesetak dana. Džabir ibn Abdullah nam prenosi tu predaju koju stoji da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio u iščekivanju te objave, da je šta više znao otići na brdo Nur, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bivao ponovo u pećini Hira, međutim meleka Džibrila nije bilo. Pojavio se jedan period od nekoliko jeli dana, zatim 10 dana, više od toga, mjesec i više, Melek Džibril se nije pojavljivao. Melek Džibril se nije pojavljivao. Pa se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabrinuo za sebe. U jednom od takvih dana, kada je Muhammed s.a.v. silazio sa brda Nur, čuo je da ga neko doziva po imenu. A zatim se okrenuo oko sebe. Okrenuo se jeli, desno, lijevo, nazad, nije vidio nikog. A zatim je čuo ponovo glas. Naravno, nije mu naumpalo da pogleda gore, jer ko bi to mogao da te doziva od ozgo? A zatim je Muhammed s.a.v. podigao pogled ka nebesima a onda je vidio nevjerovatan prizor. Vidio je Allahovog meleka, meleka Džibrila u njegovoj izvornoj formi, u formi u kojoj ga je gospodar svjetova stvorio. Kaže poslanik sa oselem, fakad seddel ufuk, o njegovoj veličini zatvorio je cijeli horizont. Jer cijeli horizont je zatvorio melek Džibril, nalazio se među zemlje i nebesa i ništa osim njega nisi mogo da vidiš. Walehu situ mije džanah i imao je šest stotina krila. Dakle, za zadivljujući prizor, veličanstveni melek Džibril nalazi se pred poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kojeg on sada vidi svojim očima po prvi put u njegovoj izvornoj, u njegovoj izvornoj formi. Naravno, Muhammed sallallahu je bio čovjek, osoba koja je osjećala strah, pa je bilo i prirodno da se prepadne jeli, u ovoj situaciji, a zatim je jeli, požurio svojoj kući. Zatim je požurio svojoj kući, ušao u svoju kuću i kazao svojim ukućanima pokrijte me, pokrijte me, pokrijte me. Kada su ga oni pokrili, je li Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, tada je Melek Džibril njemu kazao drugu objavu. Drugu objavu, a to jeste prvi sedam ajeta sure El Mudathir. Kazao mu je Melek Džibril, je li, je li o ti pokriveni, ja El Mudathir, kum fa anzir, jeli, ustani i opomini. Wa rabbeke fe kebir, wa sijabeke fe tahir, wa ruđze fehđur, wa la temnun te stekthir, wa li rabbike fasbir. Ovih sedam ajeta Melek Džibril kazao je Muhammedu sallallahu alaihi wa sellem u drugoj objavi, jeli, kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sellem bio pokriven, pa mu je kazao, jeli, o ti pokriveni, ustani, i opomini, jeli, ustani i opomini, e, odjeću svoju očisti, kumira se, kloni, nemoj pregovarati držeći da je mnogo, jeli, ovo što ćemo ti sada slati, odnosno objava koja će dolaziti i tako dalje, veli rabbike fasbir, i zarad gospodara svoga, ti se strpi. Odnosno, zarad gospodara svoga, ti se, ti se strpi. Jer Muhammed sallallahu alaihi wasallam će u narednom periodu dobiti in se nulke alike qawlan sekila. Zaista ćemo ti mi slati govor koji je težak, govor koji zatjeva veliku dozu odgovornosti. Zato, wali rabbike fasbir, ti se zarad gospodara svoga, za zarad gospodara svoga strpi. Upravo su ovo bile riječi Meleka Džibrila u drugoj objavi, odnosno u drugom njegovom pojavljivanju Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, koje je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sada shvatio da Melek Džibril će da dolazi često, odnosno da Melek Džibril će da ga posjećuje gotovo, gotovo na dnevnoj bazi stalno. Naravno nije znao će to biti u periodu od 23 godine naredni, mi to danas znamo. Ulema neka je kazala da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je dobio vrši, više različitih objava, je više različitih objava. Naime neke od tih vrsta objava jeste da mu se melek Džibril objavi direktno, je da mu se obrati direktno, ovako kao što je to bilo u ovoj formi, u formi kojoj ga je Gospodar svjetova stvorio. Zatim je bilo načina da melek Džibril dođe u formi čovjeka, da popribi izgled od nekog od ashaba, najčešće uzmeo izgled Dihije el-Kelbija, dakle Dihje el-Kelbi, dođe mu Muhammed, dođe Muhammed sa osallam, u stvari je to Melek Džibril. Isto tako Muhammed sallallahu ve sellem bio nadahnut je li od, poslan, od, od, od, gospodara svjetova da ga Allah direktno nadahne. Isto tako je gosp, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dobivao objavu tako što je direktno na mirađu razgovarao sa gospodarom svjetova. Dakle, ovo su neki od metoda, odnosno neki od načina kako je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dobivao objavu. Ove stvari navodi nam Ibnul Kajim je li Ibnul Kajim odnosno o vrstama kada govori o vrstama objave. Naravno, prethodnica svim ovim vrstama objave jesu istiniti snovi, odnosno snoviđenja koje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem takođe doživljavao, ali isto tako jeli i ova nadahnuća odnosno ilham, ilham da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem znao biti, znao biti nadahnut, ali najčešći oblik bio je da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uđe u određenu formu transa u kojemu melek Džibril dođe, a zatim direkt na njegovom barek srce spusti određene ajete iz, iz Kur'ana. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je sa Iqra postao vjerovjesnik sa a, Jajuh al-Mudathir postao je jeli, jeli poslanik. A, ova dva izraza, vjerovjesnik i poslanik, spominju se u knjigama jeli, u Siriji, u svim ostalim knjigama islamske literature, pa sami tim smatramo da je bitno da znamo koja je razlika među vjerovjesnika i poslanika i da li uopšte postoji razlika među ova dva pojma. Čovjeka kojeg je gospodar svjetova poslao cijelom čovečanstvu da bude milost svjetovima. Kaže gospodar svjetova وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A mi smo te, o Muhammede, poslali cijelom čovečanstvu, ljudskom rodu, kako džinima, tako i ljudima, da bi bio milost svjetovima. Dakle, iz Allahove te barake wa ta'ala plemenite milosti, gospodar svjetova poslao je poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, o čijem životu mi govorimo u ovim našim emisijama. A u jednoj od prošlih emisija kazivali smo o tome kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem proveo svoje djetinjstvo, a zatim kako je proveo svoje mladalačko doba i na koncu se oženio, a kada je upotpunio i napunio 40 godina i kada je ušao u zrelo doba svoga života, gospodar svjetova poslao mu je Meleka Džibrila sa prvom objavom Iqra bismi rabbi kellezi halak. Ta prva objava koju Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dobio u pećini Hira bila je prva iskra koja je sišla na Dunjaluk od blještavog nura Kur'ana da ljudima osvijetli njihove puteve sebe na dunjaluku. A zatim je Muhammed sallallahu alaihi wasallam dobio i drugu objavu. Ja ejuhel mudathir kum fa anzir. O ti pokriveni ustani i opomini. Pa je Muhammed sallallahu alaihi wasallam uzao, uzao ovu poruku k srcu i počeo da poziva ljude koji su bili njemu najbliži. Pa se tako prvo obratio svojoj hanumi, plemenitoj ženi, Hatidži radijallahu ta'ala anha, pozvao je nju u islam koja mu se naravno odazvala, a onda se okrenuo ka svom prijatelju Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq je prihvatio ono što mu je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam predočio odma u prvi mah, a onda je Abu Bakr Siddiq pozvao nekolicinu svojih prijatelja u islam, tako da se islam počeo širiti na način da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam komunicirao sa nekolicinom ljudi koji su bili njemu bliski. A nakon toga taj krug počeo je polako, polako da se širi. Neki ljudi spominju, odnosno navode izraz da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u prve tri godine svoje misije imao tajni poziv u islam. Međutim, ne možemo se složiti sa ovim izrazom. Zašto? Zato što poziv u suštini nije bio tajni poziv, nego je više bio privatnog karaktera. Dakle, Muhammed s.a.v. nije tajno ljude pozivao u vjeru, nego je to činio na način da se obraćao od pojedinca do pojedinca. Tako da se ovaj period više može nazvati kao period privatnog pozivanja ljudi u islam. Dakle, u prve tri godine svoga života, Muhammed s.a.v. prilazit će ljudima one koje on zna kako od njegove rodbine tako i od njegovih prijatelja i pozivaće ih u ovu plemenitu, ovu plemenitu ideju. Zašto je Muhammed sallallahu alihi wasallam ovo činio privatno, odnosno zašto nije obznanjen poziv odma javno? Naime, Ulema nam navodi nekoliko razloga zašto je Muhammed sallallahu alihi wasallam upravo u ove prve tri godine jeli, pozivao ljude privatno u islam. Činio je to iz razloga da privatni poziv u islam nije im priskrbio privatne, odnosno javne napade. Naime, činjenica da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam ljude pozivao privatno, e, ljudi ga nisu mogli napadati javno. Samim tim, njegova misija bila je poput misije čovjeka koji počne da propagira neku ideju za koju je zajednica čula, ali se na nju ne osvrću jer smatraju da ta će, ta će ideja živjeti samo kod njega i kod nekolcine njegovih prijatelja. Jer u prvi mah oni nisu shvatili šta je poruka, svrha i cilj Islama. Ovo vidimo naravno iz onog kazivanja koje smo spomenuli prošli put, a to je Amr ibn Abese, čovjek koji je u Jemenu čuo da neko u Meki poziva u vjerovanje u jednog Boga – a to je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa je Amr ibn Abbas je čak iz Jemena došao u Meku, ali ga Muhammed sallallahu alaihi wasallam vratio i kazao mu kad čuješ da smo ojačali, onda nam dođi ponovo. Dakle, vidimo da poziv nije bio tajnog karaktera, nego je poziv bio privatnog karaktera. A ovo je jedan od prvih razloga zašto je Muhammed sallallahu alaihi wasallam ljude pozivao privatno da bi oformio skupinu ljudi i da bi ih ojačao a da napada na njega ne bude. Jer ako je poziv privatnog karaktera, onda i napadi na njega nisu bili nikako jeli, javni. E, prvi muslimani, ako ih se pogleda i analizira, vidjet ćemo da je njihov imanska snaga izuzetno, izuzetno velika, odnosno su je izuzetno imanski jaki ti muslimani. A kako i ne bi bili kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam taj koji ih je lično podučavao, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam taj koji je lično se pozabavio njihovim odgojem i upravo će ova mala skupina ljudi, dakle taj nukleus ashaba koji su bili okupljeni oko Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u prvi mah, prvi, prvim godinama objave, oni će poslije ponijeti najznačajniju ulogu u širenju ove vjere. Na plećima tih ashaba i upravo će oni biti elita ashaba koji će iznijeti ideju islama na svojim plećima dalje. Naime, Ebu Bakr Sidik, Omer ibn, Omer ibn Hatab, Uthman ibn Afan, Abdurrahman ibn Auf, Sad ibn Abi Waqas i ostala nekolicina ashaba, to su upravo oni ljudi koji su prvi mah na privatni poziv Muhammeda sallallahu alaihi wasallam se odazvali, a zatim u kući Arkama ibn Arkama, o čijem ćemo domu mi inšala detaliti detaljno govoriti, u toj kući Muhammed sallallahu alihi wasallam odgojit će najbolju i najjaču i najplemenitiju generaciju ljudi ikad, a to je generacija časnih ashaba Muhammeda sallallahu alihi wasallam. E, privatni poziv Muhammeda sallallahu alihi wasallam priskrbio mu je samo one iskrene. Naime, vidjet da je ta prva grupa muslimana koji su primili islam, odnosno ti prvi konvertiti, mahom su bili siromašni muslimani, odnosno siromašni insani u Mekki. Niko od onih bogatih sa izgledanjem izuzetkom Abu Bakra i Sad ibn Abi Vakasa i možda Abdurrahman ibn Aufa, niko od onih bogatih mekelija, uglednih mekelija nije primio islam. Odazvali su mu se samo oni muslimani koji su bili nižeg ranga i statusa, kako i metku, tako i u položaju i ugledu. Naime, Heraklus, kada ga susretne se, kada se susretne sa Abu Sufjanom u toj prvoj fazi poziva Muhameda sallallahu alaihi wasallam u islam, upitaće ga jedno pitanje, a to je kaži mi koga slijedi Pa će mu Ebu Sufjan kazati slijedi ga onaj najniži sloj ljudi od nas. A onda će mu Heraklus kazat, rimski imperator, kada će mu onda on poziva ka istini. Ako ga slijede takvi, onda je, še, odnosno, onda je stanje svih poslanika prije njega bilo upravo takvo. Da su ih prvo slijedili oni iskreni, oni ljudi koji nemaju šta od dunjalu kada izgube, pa je njihovo srce čisto i oni su prvi ti koji prihvataju poziv, poziv u islam. Dakle, ovo su neki od razloga zašto je Muhammed sallallahu alaihi wasallam privatno pozivao ljude u islam. U toj prvoj fazi navodi ulema da im je bio propisani namaz namaz od dva rekiata, dakle su oni samo klanjali namaz od dva rekiata s tim da taj namaz nije bio obavezan. Dakle, sve ovo je ojačalo tu prvu zajednicu muslimana da ih se spremi za ono što će doći poslije, a to je javni poziv u islamu. Ali prije govora o javnom pozivu u islam, neophodno je spomenuti kroz koje su to etape Muhammed sallallahu alaihi wasallam prošao, odnosno koje su to faze u njegovoj misiji pozivanja drugih ljudi u islam. Dakle, prva faza jeste ova privatna faza, znači faza privatnog pozivanja u islam. Znači, to je ta prva etapa bez javnog propagiranja islama. I Muhammed sallallahu alaihi wasallam će u ovoj fazi provesti otprilike neke tri godine. Nakon toga nastupa druga etapa u pozivanju ljudi u islam, a to je javni poziv u islam bez konfrontiranja. Na ime Muhammed sallallahu alejhi ve sellem će narednih 10 godina u Mekki ljude pozivati u istinu islam bez da mu je ikad naređeno i dozvoljeno bilo da se s njima konfrontira i da uđe u borbu, da uđe u borbu s njima. Treća faza bila je pozivanje jezikom uz određene mjere konfrontacije. Naime, treća faza, a to je nakon Hidre, jeste da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pozivao i dalje ljude u vjeru, ali ovaj put se konfrontirao sa plemenom Koreš. Dakle, ima samo jednog neprijatelja. A Četvrta faza jeste otvoreni poziv ljudi u islam bez da se konfrontira s nekim, a to je poziv nakon Hudejbije pa do osvojenja Mekke. inshallah da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem slao svoje izaslanike da ljude iz okolnih arapskih plemena pozovu u vjeru. I naravno, zadnja posljednja faza jeste javna, javna dava, javni poziv islam uz primjenu, uz primjenu sile, a upravo će to biti nakon što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bude imao državu, bude imao svoju vojsku, tada će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od odgovoriti na prijetnje Bizanta i tada će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem već polahko početi da se ideja Islama, jeli, njegova ideja da se širi van granica arabijskog, arabijskog poluotoka. To je dakle ta prva faza, faza prvog, odnosno privatnog poziva u islam. Kazao sam, neki nazivaju fazu tajna faza, međutim mi ćemo kazati to je faza privatnog poziva u islam. Nakon ove etape, prošlo je tri godine, Muhammed sallallahu alihi wasallam dobija objavu od gospodara svjetova u kojoj mu se strikno i izritično naređuje Fasda bima tu'mar wa a'rid anil mušrikin. Ti, jeli, javno propagiraj javno propagiraj ono što ti mi objavljujemo i mušrika nevjernika se kloni. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. I ti bliže svoje, odnosno rod, rodbinu, poziva jeli, njih, poziva i upozori ih na istinu i na islam. Iz ova dva ajeta Muhammed sallallahu alihi wasallam svatio je i razumio poruku, a to je da je neophodno, da je neophodno i potrebno da ova misija, misija islama pređe granice privatnog i tajnog i da izađe u javnost. Muhammed sallallahu alihi wasallam sada treba javno da počne da propagira ideju islama. To javno propagiranje islama on će e, provesti u dijelo u dvije, u dvije, u dvije etape, odnosno u dvije faze. A jedna od prvih tih etapa i faza bila je da je prvo pozvao svoje bliži rođake. Naime, Muhammed sallallahu alaihi wasallam to je uradio na sljedeći način. E, pozvao je glavešine i uglednike iz plemena Kurejš, njih oko četrdesetak, odnosno onaj bliži rod iz pod plemena Benu Hašim, pozvao ih je kod sebe na ručak na gozbu. Pa kada su se svi odazvali njegovom pozivu i kada su svi došli kod njega, Ebu Leheb je primijetio da bi se tu nešto moglo desiti. Jer oni su već načuli da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nešto propagira, pa je Abu Leheb osjetio da bi ovo moglo biti nešto, odnosno da bi ih sad Muhammed mogao preduhitriti i mogao ih pozvati u islam. Pa je Abu Leheb napustio to sjelo i otišao. Zajedno sa njim otišla je nekolicina drugih ljudi, pa je Muhammed s.a.v. nije bio u prilici da jel, saopšti im svoju, svoju poruku. Nakon toga organizovat će novi ručak, odnosno novo sjelo i sazvaće ponovo iste ljude, pa kada se okupe prije nego što uspiju da završe i da izmaknu, jel tako da se izrazimo, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam će ih pozvati u islam, odnosno kazat im ono sa čime sam vam ja došao bolje je od svega onoga što ste vi ikad čuli. Ako se pokorite Allahu i ako se ostavite mnogoboštva i idola, ja vam garantujem džennet. Pa onda je Ebu Leheb bio iziritiran ovom njegovom porukom i kazao je to nije nikako dobro što ti radiš. To u što nas ti pozivaš zavadit će nas jer mi to ne želimo da prihvatimo, a zatim je ponovo otišao. Ostali ljudi nisu bili ni za a nisu bili ni protiv. Odnosno, bili su onako ravnodušni, možemo to da shvatimo, razumijemo, jer prvi put čuju poruku Islama i naravno ta poruka za njih je izuzetno jaka i trebaju da je procesuiraju. Međutim, Muhammed sallallahu alihi wasallam neće im dati puno vremena za tu stvar, nego će Muhammed sallallahu alihi wasallam istupiti javno pred ljude u onom poznatom događaju njegovog izlaska na brdo Safa, kada se Muhammed sallallahu alihi wasallam uspe na to brdo, a inače Arapi Mekelije u taj vakat kada su htjeli nešto da obznane javno, činili bi to na način da se uspru na brdo Safa i da sazovu ljude. Pa je Muhammed sallallahu alihi wasallam upravo to i uradio. Uspeo se na brdo Safa i počeo da doziva ljude. O Benu Hašim, priđite. O Benu Mahzum, priđite. I o svi ostali Mekelije, priđite. Pa kada se narod iskupio pred njim, Muhammed sallallahu alaihi sallam odlučio da im prenese svoju poruku, odnosno da prvi put istupi javno sa idejom Islama. Šta im je Muhammed sallallahu alaihi sallam kazao i o kakvoj poruci je riječ? Kazali smo da se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odlučio nakon narod narodbe gospodara svjetova o javnom pozivanju ljudi islam u islam ispeo se na brdo Safa i dozvao Mekelije koje su se sada iskupile pred njim i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem treba da im saopšti ono zbog čega ih je pozvao. Pa ih je upitao pitanje: "Šta vi znate o meni?" odnosno kakav sam ja čovjek u vašim očima, pa su mu oni bez izuzetka povikali i kazali ti si dobar čovjek, sin si dobrog čovjeka, plemenici istinoljubivi iskren kod nas, takvim te mi znamo. A kada je dobio taj odgovor, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam im je postavio drugo pitanje. E sad, ako je tako kao što kažete, ako bih vam ja kazao da se iza ovog brda nalazi jedna vojska koja se sprijema da vas napadne, da li biste mi povjerovali? Pa su oni kazali da mi nikad iz tvojih usta nismo čuli niti jednu jedinu laž. Kada je dobio i taj odgovor, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam im prilazi sa onim što je htio u stvari da im kaže. Pa im veli, ja sam poslanik od Allaha. Došao sam da vas upozorim na kaznu, kaznu sudnjeg dana koja vas čeka ako se ne, dozo, ne, ne odazovete mome pozivu i ako se ne, odazo, jeli, ne ostavite idola i mnogoboštva. Dakle, ovim riječima Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u stvari je Mekelije pozvao da se ostave kumira i idola, da prestanu biti mušrici i pagani i da se vrate islamu, odnosno da postanu oni koji će vjerovat samo u jednog, u jednog Boga. Abu Leheb kada je čuo ove riječi ovako javno, sa zemlje je podigao prašine i bacio prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem to je bila demonstrativna gesta da obezvijedi njegov njegov govor i kazao mu je zar si nas zbog ovoga zvao želeći da obezvrijedi njegov govor, želeći da kaže jeli, ovo zbog čega si nas ti izovno, tebben lek, on je upotrijebio ovaj izraz, izraz koji bi značio jeli, neka si ti Muhammede jeli, čak možda mi ne bi trebali upotrebljavati taj izraz, ali samo da kažemo šta je on kazao, je li proklet neka si, zar si nas zbog ovoga zvao i on da je gospodar svjetova zbog ovih riječi i njegove arogancije objavio ajete u svojoj knjizi koji se čitaju do sudnjeg dana tebet jeda ebi lehebin vateb neka je proklet ebu leheb neka je proklet ebu leheb i njegove ruke zbog onoga svega što je uradio i žena njegova koja spletkari do završitka ajeta, odnosno do završitka ove sure. Dakle, Ebu Leheb je bio prvi koji je javno oponirao ideji islama. Međutim, Muhammed sallallahu alihi wasallam nakon, ovog, nakon ove obznane islama ljudima počeće sa misijom javnog pozivanja ljudi u islam. Međutim, sa javnim pozivom ljudi u islam dolaze i javni napadi i javne, javne eli e, omalovažavanja od strane plemena Kureša šta je to pleme Kureš poduzelo u cilju da omalovaži misiju Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i da mu javno jeli, oponira. Prva stvar koju su oni uradili jeste da su otišli kod Ebu Taliba. Dakle, delegacija, manja delegacija iz plemena Kurejš, otišli su kod Ebu Taliba, obzirom da je Muhammed sallallahu alihi wasallam dobar dio svog života proveo kod Ebu Taliba i obzirom da je Ebu Talib bio poglavar pod plemena Benu Hašim. Odnosno da je Ebu Talib bio jedan od najvećih uglednika, ako ne i najugledniji član društva u Mekki. Pa su otišli kod njega, tražeći od njega da Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kaže odnosno zatraži od njega da prekine sa ovim što je počeo. Odnosno da obustavi ta misija, da ta ideja više se ne propagira javno, jer nam svima šteti. Pa im je Abu Talib kazao jel, da će biti sve u redu, da ćemo popričati sa njim i da inšala neće biti nikakvih problema. U tom kontekstu govor. Međutim, ništa se nakon toga nije desilo. Korejiš će ponovo oformiti novu delegaciju i ovaj put će otići Ebu Talibu, ali ovaj put će da mu šta? Izvrše pritisak na njega. Dakle, ne samo molba, nego ovaj put i pritisak na njega, pa će mu kazati ovaj tvoj Amidžić, on nas je zavadio, on želi da između nas izazove građanski rat, da se naša krv prolije, a to je veoma, veoma loše. Pa mi tebe pozivamo da ga podhitno jeli, spriječiš u onome što on propagira u onome što on radi. Pa je Ebu Talib ovdje osjetio da ga njegov narod jeli, pritišće, odnosno da njegov narod vrši pritisak na njega i da bi on trebao da reaguje. Pa će tada i otići Muhammedu sallallahu alihi wasallam i zatražit će od njega određene stvari. Odnosno, zatražit će od njega da se ostavi ove misije. Ali prije nego što Ebu Talib počne sa svojim govorom, kazat će mu, jeli, olakšaj meni, olakšaj sebi smiluj se meni, o Muhammede, smiluj se sebi, o Muhammede. Jeli moj narod vrši pritisak na mene, o Muhammede? Pa te ja molim, a Ebu Talib je u očima Muhammeda sallallahu alaihi wasallam bio posebna ličnost. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ga je izuzetno volio, jer od djetinstva pa sve do ženitbe Ebu Talib je vodio brigu za njim. Ebu Talib je Muhammeda sallallahu alaihi wasallam volio više nego svoju djecu. Davao mu je posebno mjesto i brinuo se za njega više nego što se brinuo za svoju rođenu djecu. Pa je Ebu Talib znao da će na ovaj način jel, emo, emocionalnom ucjenom na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam izvršiti pritisak, jer zna da ga Muhammed sallallahu alihi wasallam voli. Pa mu je došao i kazao smiluj se ovom starcu, smiluj se čovjeku jeli, koji te odgojio, smiluj se čovjeku kojeg ti voliš, pa prekini sa ovom misijom koju si krenuo jer moj narod vrši pritisak na mene. Tada mu je Muhammed sallallahu alihi wasallam kazao o Amidža, kada bi oni meni dali sunce u desnu ruku, a mjesec u lijevu ruku, ja se ne bih ostavio ovoga Znači, ovoj misije koju sam započeo. Jer ja ne bi ostavio ovaj poziv, ovu misiju koju sam krenuo da činim. U drugoj predaji je došlo je da je e, e, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ukazao o Amidja, da li je tvoj štab kojeg kojeg koristiš da bi hodao i potpomagao se sa njim u, u koračanju, da li je moguće da tim štapom zakloneš sunce i sunčevo svjetlo s to amidža? Pa je Abu Talib kazao ne, a onda mu Muhammed s.a.v. kazao tako je isto i sa idejom Islama. Jeli, e, ideja Islama ne može, ne može jeli, njenu blještavu svjetlost ništa više zaustaviti. Ova misija u koju sam ja krenuo, odnosno javni poziv ljudi u islam, ja nikada neću prestati sa njom sve dok dišem. I zaista je tako bilo. Sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam sve do svoje smrti ustrajao je u pozivanju ljudi u islam. Kada je čuo njegovu odlučnost i kada je vidio e, argumente koje mu je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dao, Ebu Talib je kazao, jeli, ostavljam te na miru. Ostavljam te na miru, čini šta hoćeš, ali zna jednu stvar, moju zaštitu imaš. Ebu Talib od ovog momenta daje zaštitu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Ebu Talib će biti posebna figura, figura koja je e, ugledna. Čovjek od ugleda u Mekiji, poglavar plemena Benu Hašim, štiti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj isti Ebu Talib, Allah je tako odredio, nije primio islam. Nije primio islam, ali Ebu Talib, je u prvom godinama islama zaista odigrao ključnu ulogu da bi islam da bi islam zaživio. Nakon ovoga, je li nakon ovoga Kurejševići su došli sa jednim prijedlogom kod Ebu Taliba. Dakle, kad su vidjeli da ovo ne može da urodi plodom, da ove e, verbalni pritisci na Ebu Taliba nisu nikako urodili plodom, tada su se odlučili na jedan korak dalje. A to je da su se okupili, a zatim probrali jednog mladića, vrlo uglednog mladića, a to je bio Umar ibn Walid. Walid ibn Mughira, uh, eh, Walid ibn Mughira je bio čovjek i uh, poglavar plemena Banu Mahzum. Jeli, Walid ibn Mughira poglavar plemena Banu Mahzum. Njegov sin Umar ibn Walid je bio jedan od najuglednijih mladića u Mekki. Odabrali su ovog mladića, a zatim otišli kod Ebu Taliba ponovo i kazali mu ovako – Ako ti ne možeš da ga spriječiš u njegovim nastojanjima da radi ono što radi, mi smo došli sa ovim prijedlogom. A predlog je sljedeći. Mi ćemo tebi dati ovog našeg sina, jeli, ovog našeg sina ćemo ti predati, a ti nama predaj Muhammeda ti nama predaj Muhammeda, ti sa ovim našim sinom radi šta hoćeš, a mi ćemo raditi s Muhammedom šta mi budemo htjeli. Pa im je onda Ebu Talib kazao o kako ste samo došli sa čudnim i nelogičnim prijedlogom. Vi želite da uzmijete mog sina, misleći na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, želite da ga uzmijete od mene kako biste ga ubili, a zatim mi dajete svoga sina da ga ja hranim, To je zaista nelogičan prijedlog koji ja nikada ne mogu prihvatiti. Pa je Ebu Talib žestoko dakle, odbio ovaj prijedlog i stao u zaštitu Muhammeda sallallahu alihi wasallam, iako je ovaj njegov stav oponirao cijelom plemenu Kurejš. I Ebu Talib na njega je vršen izuzetno, izuzetno težak pritisak. I onako kada se pogleda sa strane u objektivnoj analizi, Ebu Talib je zaista jedan fenomen. Čovjek koji je mušrik, čovjek koji je nevjernik, čovjek koji ne vjeruje mišu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji nikako nije nikada postao musliman, ipak staje u zaštitu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Postavlja se pitanje zašto je Ebu Talib nastupio ovako? Zašto je Ebu Talib štitio Muhammeda sallallahu alaihi wasallam? Odgovor je vrlo jednostavan. Ebu Talib je volio Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Njegova ljubav pra Muhammedu sallallahu alaihi sallam bila je izuzetno, izuzetno velika. Upravo iz tog razloga Ebu Talib nije mogao dozvoliti da pleme Kureš uradi išta loše Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Ali s druge strane, Ebu Talib nije primio islam. Nije primio islam jer je bilo nešto što je volio mnogo više od Muhammeda sallallahu alaihi sallam. a to je njegov otac Abdul Muttalib. Abdul Muttalib je bio legenda plemena Korejiš, čovjek čiji je ugled bio izuzetno, izuzetno velik, ako ne i najveći među Arapima. Ebu Talib je sin Abdul Muttalibov i kao takav Ebu Talib slijedi vjeru svojih predaka. I upravo će ovo biti i glavni razlog zbog kojeg će Ebu Talib odbiti da primi islam. Naime, kada bude na samrtnoj postelji, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam će doći kod Ebu Taliba i kazat će mu, kaže samo jednu riječ, samo jednu rečenicu iz usti o Amidža, ja ću se kod Allaha te baraka wa ta'ala zauzimat za tebe, misleći na la ilaha illallah, da iskaže tauhid, da kaže nema drugog Boga osim Allah. I Ebu Talib je zinuo da to kaže možda. Tako je došlo u predaj. A onda je Ebu Džahl mu kazao, zar ćeš napustiti vjeru svojih pradjedova? Zar ćeš napustiti vjeru Abdul Mutalibovu? I onda je sklopio svoje usne i tada je melek smrti uzeo dušu Ebu Talibovu. Dakle, Ebu Talib nikada nije primio islam i ovo je izuzetno teško palo Muhammedu sallallahu alihi wasallam. Poslije ga je Abbas, njegov amidja, pitao, a šta je sa mojim bratom Ebu Talibom? Pa Muhammed s.a.v. kazao, zbog onoga što je učinio za mene, Ebu Talib je u pličaku džahennema i ima najmanju kaznu od svih stanovnika džahennema. A da nije bilo njegove pomoći ka meni i da nije nastupio onako kako je nastupio, bio bi fi darkil esferi mine nar, u najgorijim i najdubljim tminama džahennemskim. Dakle, Ebu Talib nije primio islam kao takav ostao da štiti Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Ovo su samo neke od metoda i načina na koji su pleme Kurejš eh, bili je eh, jeli, eh, oponirali Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i mjere koje su naravno poduzeli protiv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegove misije nekolicina je još, odnosno postoji još nekoliko načina, odnosno nekoliko metoda koje je pleme Kureš koristilo da oponira Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam o kojim je metodama riječ i koja su to javna oponiranja plemena Kureš prema Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i šta su oni sve još radili da napakoste Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i da ga spriječe u propagiranju ideje Islama. Uh, u prošloj emisiji govorili smo o oponiranju od strane Kureša i o stvarima koje je pleme Kureš poduzeli djelo kako bi misiju Muhammeda sallallahu alaihi wasallam obezvrijedili i umalovažili. Pa smo izme ostalo kazali da su oni otišli kod Ebu Taliba nekoliko puta, da su vršili pritisak na njega, da su nakon toga došli sa prijedlogom o zamjeni, odnosno da oni daju jednog svog mladića, a da im on preda Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kako bi ga oni mogli pogubiti i tako dalje. Međutim, Muhammed sallallahu alaihi wasallam je nastavio da propagira svoju ideju. Ebu Talib je stao u njegovu zaštitu i to je jedna od posebnih stvari koju gospod gospodar svjetova tako odredio, jer da je Ebu Talib primio islam, Ebu Talib bio protjeran iz Mekke i bio bi svrgnut sa pozicije velikog dostojnika plemena Benu Hašim i kao takav ne bi mogao ništa da učini za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Međutim, Allahova apsolutna mudrost nalagala je da Ebu Talib ostane nevjernik, a pošto je ostao nevjernik mušrik, njegovi saplemenici nisu mogli da ga skinu sa trona. A upravo sa te pozicije on je pružao svu zaštitu Muhammedu sallallahu alihi wasallam i upravo Allahu wa tebareke wa ta'ala odredba i milost prema Muhammedu sallallahu alihi wasallam. Dakle, Ebu Talib nije primio islam. Ebu Talib je preselio kao nevjernik. Ako pogledamo u Amidje, Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam vidjet ćemo da od njih četverice koji su dočekali njegovu misiju islam, dvojica su primili islam islam, a dvojica nisu primili islam. Jeli? Tako da je Allah te barek ve ta'ala taj koji određuje ko će biti ubuđen. Kaže gospodar svjetova svoje plemenitoj knjizi Inneke la tahdi men ahbabt." Zaista ti ne možeš uputiti na istinu na pravi put o Muhammede onoga koga ti voliš. Walakin Allah yahdi men yasha, ali je Allah taj koji upućuje onoga koga on hoće. Tako da je gospodar svjetova njegova apsolutna mudrost nalagala je da Ebu Talib ne primi, da Ebu Talib ne primi islam i da preseli kao, jeli da preseli kao pagan. Eh, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nastavio sa svojom misijom, nastavio da poziva ljude javno u islam, a naravno i pleme Kurejše nastavilo sa oponiranjem i nastavilo je sa omalovažavanjem njegove misije koje su to korake koje su oni poduzeli u nastojanju da spriječe Muhammeda sallallahu alaihi wasallam od toga da dostavi svoju misiju ljudima, spomenut ćemo inšala u današnjem izlaganju. Naime, jedna od stvari koje pleme Kurešu radilo bila je da su pokušali, odnosno nastojali da zabrane javno učenje Kur'ana. Dakle, učenje Kur'ana na javnim mjestima bilo je zabranjeno. I niko, osim Muhammeda sallallahu alihi wasallam, dakle niko od muslimana, nije smio javno izaći, istupiti i proučiti nešto od Allahovog govora. Samo je Muhammed sallallahu alihi wasallam taj koji je smio to da uradi, obzirom da je bio iz plemena Benu Hašim i da je imao zaštitu Ebu Talibov. Ostali muslimani su bili spriječeni u svojim nastojenima, odnosno bili su spriječeni u tome da javno uče Kur'anu. Pa su jedne prilike se okupili ti prvi muslimani, pa su kazali ko će od nas izaći pred Kjabu i produčiti nešto od Allahovog govora. Pa se javio Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, čovjek koji je nahivzao 70 sura iz usta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, čovjek čija je specijalnost bila Allahova, Allahova knjiga, Allahov govor. Abdullah ibn Mas'ud je kazao ja ću istupiti pred Kjabu, ja ću produčiti nešto od Allahovog govora. Pa su mu ostali kazali ti nemaš nikakve zaštite u Mekke, obzirom da je porijeklom iz Jemena, obzirom da nije iz plemena Kurejš, nemaš nikakve zaštite, jeli, pleme Kurejš bi moglo nasrnuti na tebe, pa je Abdullah ibn Masud ipak kazao, ja ću to da uradim. Pa je i stupio pred Kjabu, stao kod Mekamu Ibrahima, a Kjaba je bila mjesto gdje su se ljudi okupljali, jeli, u njojnoj sjenici se odmarali, tu su jeli, provodili svoje vrijeme i tako dalje. Pa kada je stupio pred njih, jeli, ljudi su ga začudno gledali, a onda je Abdullah ibn Mas'ud počeo da uči suru Ar-Rahman. Jeli, počeo da uči govor gospodara svjetova Ar-Rahman, Allam al-Quran, Halak al-Insan, govor gospodara svjetova koji dopire do srca ljudi, pa kada su ga čuli, ostali su jeli, zabezeknuti ali onda nakon toga nasrnuli su na Abdullah ibn Mas'uda i svojim nanulama, svojim papućama, rukama ga tukli do te mjere da je Abdullah ibn Mas'ud bio sav okrvavljen, pa se takav vratio i povukao u kuću Erkamovu, a onda su mu jeli ashabi ostali kazali, vidiš, kazali smo da ćete to snaći, a on im je kazao, tako mi Allah, ako treba, ja ću istutra ovo isto ponoviti. Ako bude potrebe za ovim, ja ću istutra ovo isto ponoviti, izaći pred njih i učiti Koran. Stanovnici Mekke bili su fascinirani Kur'anom. Iako je Kur'an bio zabranjen da se uči javno, oni su htjeli i nastojali da čuju nešto od Kur'ana, jer je Kur'an bio poseban. Kur'an je ostavljao tragove na njihova srca, dirao ih je, pa su nastojali da krišom poslušaju nešto od Kur'ana. I to pogotovo ljudi od ugleda. Naime, jedna predaja došla je do nas u kojoj stoji da je El Ahnes, Abu Sufjan i Abu Džahl, a to su sve poglavari plemena Kurejš, da su u ujutru, u zoru, odlazili kući Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A obzirom da je Mekka jeli, bila mala, obzirom da kod njih te kuće nisu imale prozore, nego su imale zastore na, jeli, na mjestima gdje su bile prozori, glas onoga ko u kući uči Kur'an vrlo lahko dopirao do, do ulice. Pa su njih trojica prilazili krišom, ne znajući jedan za drugog, do kuće Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u zoru da čuju riječi gospodara svjetova, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je učio Kur'an, a oni bili zadivljeni time govorom. Šta je to što ih je moglo podstaknuti da ujutru u gluha doba noći ustanu iz svojih postelja i odu da slušaju ono u što ne žele da povjeruju? Ništa drugo do ljepota koranskog izraza, ništa drugo do veličanstvenost koranskog izraza. Upravo zato su ovi ljudi išli kući poslanika sallallahu alaihi wa sallam da slušaju govor gospodara svjetova. A onda kada bi se vraćali, susretali bi jedan drugog onako začuđeni, jeli govorili e, da nisu išli da slušaju Koran, a onda bi izbjegavali odgovore. Pa je tako se ponavljalo nekoliko noći za redom. Koran ih je oduševljavao da su išli, ustali svojih postelja, išli kući Muhammeda sa osam, samo da čuju govor gospodara svjetova. Pa je onda El Ahnes otišao kod Ebu Sufjana i kazao mu, jeli, sutradan, šta misliš o onome što smo čuli sinoć? Odnosno, šta ti misliš o Koranu? Pa je Ebu Sufjan, koji inače bio političar, diplomata, dao diplomatski odgovor. Jel, nije htio da istupi u javno sa nečim što bi moglo jeli, da ga kompromituje. Pa je kazao nešto od onoga što sam čuo je dobro, a nešto od onoga što sam čuo nisam razumio. Jel, ovako odgovorio. Pa je Ahnes kazao isto to otprilike, a onda otišao kod Abu Džahla. Abu Džahl, jedan od poglavara plemena Benu Mahzum, uglednik mekanski. Ahnes je došao kod njega i uputio mu isto pitanje. A šta ti misliš onome što smo čuli neku noć? Pa mu Ebu Džehl kazao sljedeće. E, čuo sam nešto, jeli, čuo sam govor koji nadmašuje govor ljudi. Međutim, ja nikad u njega neću povjerovati. Pa ga je upitao Elahnesa zašto? Pa mu Ebu Džehl ponudio odgovor i kazao zašto. Naime, kaže mi, odnosno misli na pleme Benu Mahzum, mi smo se uvijek takmičili i natjecali sa njima iz plemena Benu Menaf, odnosno Benu Hašim pleme, pod pleme plemena Kureši s kojeg je Muhammed s.a.s. Dakle, Benu Hašim, Benu Mahzum, uh, natječu se. Pa kaže Ebu Džehl, mi smo se s njima uvijek natjecali. Pa kad je Benu Hašim počeo da hrani hađije, mi smo počeli da hranimo hađije, odnosno da dajemo hranu hađijama. Pa kad su oni počeli da daju vodu hađijama, i mi smo počeli da dajemo vodu hađijama. Kad su oni pokazivali hrabrost u sukobima u ratu, mi smo isto to radili. Kad bi oni podnijeli zastavu ratnu, mi bi podnijeli zastavu ratnu. Međutim, sad je iz njihovih redova došao čovjek koji za sebe tvrdi da, mu je, da je poslanik i da mu iznad sedam nebesa, iznad sedam nebesa dolazi Melek Džibril. Pa kako sad da se mi natječemo s tim? Odnosno, kako da se mi takmičimo s time? Stoga ja nikada neću povjerovati u njega, nikada neću povjerovati u njega. Dakle, Abu Džehli svoje arogancije odbio je da povjeruje u Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Uh, oni su pored ovih metoda, dakle, javne zabrane Korana, ismijavali Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, e, njihov način je bio takav da su e, izlazili na cestu, izlazili na ulice ili Mekke i ismijavali Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jedna starica mekanska kada je vidjela Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a objava je e, u tom periodu, jeli, kasnila, odnosno nije bilo objave nekoliko dana, pa mu je kazala šta je, jeli, te to tvoj šeitan napustio? Ja'udhu billah, misli na Meleka Džibrila. Pa je to teško palo Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, a onda mu je gospodar svjetova objavio ajete i sure wa duha, wa lejli i da seđa, ma wa da'ake rabbuke wa ma kala. Jeli, gospodar tvoj te nije napustio. Gospodar tvoj te nije napustio i ti se ne sikiraj. Wal ahiratu hayrul laka min al-ula. Ono što dolazi posle ovoga bolje za tebe nego ono što je bilo ili ahiret je za tebe bolji od dunjaluka. Pa je ovo ove kuranske riječi govor gospodara svjetova smirile srce Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle taj smijavanja bila su konstantna vrijeđanja Muhammeda sallallahu alaihi wasallam također. Ebu Džehel je znao izaći na ulice Mekke i govoriti li ovaj, taj i taj, misleći na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, e, njega je obuzela ludost, nemojte slušat njega i tako dalje. Kad bi hađije dolazile u Mekku, Ebu Džehel bi istupi na glavni put i kogod bi prolazio tim putem u Mekku, Ebu Džehel kaže im ovako, u Mekki se nalazi čovjek pod imenom Muhammed ibn Abdullah, on je od nas, ja vam garantujem da je on seherbaz jeli, da je čovjek koji je obolio i bojite se, odnosno strahujte od toga da čujete nešto od onoga što on govori, jer će i vas opsihrit svojim govorom. Zato bježite od njega. Pa jedan od ljudi koji je došao u Meku kazao, ja sam doktor, odnosno ja sam čovjek koji se bavi liječenjem takvih ljudi, pa ću mu ja prići, izliječit ću ga. Međutim, kad je došao Muhammed s.a.v., taj insan, eh, Muhammed s.a.v. mu je samo proučio nekoliko ajta iz Allahove knjige i ovaj čovjek je primio, ovaj čovjek je primio islam. Dakle, vidimo da nekad i njihova odvraćanja od Muhammeda s.a.v. urodila su plodom. Zašto? Zato što kad ljudima dođeš i kažeš nemojte ići kod tog i tog, ljudi maksa zodu kod tog i tog. Jel? Tako je bilo i sa Muhammedom s.a.v alaihi wa sallam, da mu je gospodar svjetova olakšao tu stvar, da su napadi plemena Kurejiš koji su bili izrazito jaki, veliki, ti napadi i u njima je bilo hajra ili da se misija Islama polako, ali sigurno širila dalje. Pored ovoga nisu se zustali samo dakle na ismijavanju, malovažavanju i tako dalje, nego su i lagali na Muhameda sallallahu alaihi wasallam. A ovo je bio zadnji, zadnji stupanj kojim Arapi nisu, jeli, nikada Arapi nisu volili laž. U taj vakat laž je kod njih bila velika sramota. Međutim, u svojoj objesti i u svojoj želi da ga spriječi u nastojanjima da dostavi misiju Islama do ljudi, počeli su čak da lažu i da izmijaju izmišljaju na Muhammeda sallallahu alejhi ve wasallam. Pa su govorili jel, da je sihr baz Muhammed sallallahu alejhi alaihi wasallam. Lagali su na njega. Muhammed sallallahu alaihi wasallam se nikad nije bavio sihrom. Muhammed sallallahu alejhi ve wasallam je bio čist od toga. Zatim su govorili da je opsihren, odnosno da je njemu neko napravio sihr pa da mu je jel, um se pomračio. Isto tako govorili su da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam jeli, mentalno poremećena osoba, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pjesnik i da je ono što on smišlja u stvari ništa drugo do pjesništvo. Iznosili su ove gnusne laži na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam želeći na taj način da ga diskredituju. Jedan uglednik iz Mekke, Velid ibn Mughire iz plemena Benu Mahzum, čiji je on bio i poglavar i veliki pjesnik plemena Kureš, jedne prilike je čuo ajete iz Allahove tebareke wa ta'ala pola knjige i zadivilo ga je ono što je čuo. Naravno, Valid ibn Mugire, kada je bio zadivljen Koranom, to se pročulo kod naroda i onda je Ebu Džehl prišao Veli Ibn Mugire i kazao mu, jeli, mora što opovrgnuti. Na koji način je Valid Ibn Mugire opovrgnuo svoje riječi, obezvrijedio misiju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i na koji način je Valid Ibn Mugire jeli, kažnjen jer je spomenuo kutu Allahovom tabaraka wa ta'ala govoru u Koranu, govorimo o životu Muhammeda sallallahu wa sallam, odnosno o periodu, o vremenu prve objave i nakon toga šta se desilo, odnosno o periodu prvog javnog poziva ljudi u islam. Dakle, to su prve tri godine, četvrta godina po poslanstvu nakon što je Melek Džibril došao Muhammedu sallallahu wa sallam, kada pleme Kurejiš nastoji da opovrgne njegovu misiju, da ga diskredituje, da ga omalovaži, da ga ismije, pa čak su došli do te mjere da su počeli da lažu na Muhammeda sallallahu wa sallam, a to nije bila osobina Arapa ali su oni postignuli čak i za time u nastojanju da ga diskredituju. Kazali smo da je Kur'an bio e, javno, zabranjen da se javno uči. Međutim, neki ljudi su ipak voljeli da čuju nešto od Kur'ana, jer ih je Kur'an zadivljen, bili su zadivljeni, dakle, liječima gospodara svjetova. Jedan od takvih bio je i Velid ibn Mugire. Velid ibn Mugire je uglednik iz plemena Benu Mahzum, šta više njihov poglavar i bio je najveći pjesnik plemena Kureš. Dakle, kada bi pjesnici imali svoje takmičenje i tako dalje, Velid ibn Mugire bi redovno odnosio pobjedu. Odnosno da je Velid ibn Mugire, što se tiče pjesništva, bio u eliti samih ili arapskih pjesnika. Samim tim, Koran je na njega ostavljao poseban utisak i želio je da čuje govor, govor koji nije govor pjesnika, pa jedne prilike krišom, pravići se da ne čuje ono što Muhammed s.a.v. uči, e, slušao Koran veličanstveni. Pa kada je čuo Koran, Walid ibn Mughira je javno pred ljudima kazao, dakle nije mogao da se suzdrži, kazao je, ovo što sam čuo nadmašuje sve ono što sam ja do sad čuo. Odnosno, ove riječi, ovo je iznad bilo kakvog pjesništva. Ponavljam, ovo je kazao Velid ibn Mugire, čovjek koji je bio ekspert u arapskom pjesništvu. Dakle, ne jedan obični insan, ne. Nego čovjek koji razumije materiju, pa on kaže, ovaj Koran koji sam ja sad čuo, on nadmašuje zaista sve ono što sam ja ikad do sad čuo. Pa kad je narod obični čuo šta Velid ibn Mugire govori, Jeli začudili su se? Ako on ovako govori, onda vjerovatno u tome ima istine. Pa su ljudi počeli da govorkaju o Koranu. A onda su došli do Ebu Džehla i kazali mu, Veli Ibn Mugire je kazao tako i tako. A onda je Ebu Džehl otišao kod Veli Ibn Mugire i kazao mu, slušaj, ti moraš da opovrgneš ono što si kazao. U suprotnom ljudi će da počnu da vjeruju u Koran i imat ćemo problem veći nego što već imamo. Pa te molim i nastojim i tražim od tebe da javno istupiš i diskredituješ Kur'an. Pa je Velid ibn Mugire kazao, dobro, šta bi ti htio da ja kažem? Jel, šta je ono što bih ja mogao da kažem? Pa mu je Ebu Džehl kazao, kaži da je on lud čovjek. Jel, to, to kaže. Pa je Velid ibn Mugire kazao, ali on nije lud čovjek. Jel, ja znam, vidio sam ga, upoznao sam ga. Muhammed s.a.v. među nama živi već više od 40 godina. Nije riječ o insanu koji je izgubio um. Onda kaže mu, reci da je on sihir baz. Pa mu kaže Velid ibn Mugire, ali on nije siherbaz. Mi znamo da se nikad time nije bavio. Mi znamo da on se ne bavi sihrom i da nikad nikog nije obsihrio. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wasallam je zdrav, umno sposoban insan. Pa mu onda kaže Ebu Džahl, dobro, onda ćeš istupiti javno i kazat, on je pjesnik. A onda Velid ibn Mugire kaže, ali on nije pjesnik. Ja sam pjesnik. Ja znam šta je pjesništvo. Ovo što sam ja čuo uopšte nije pjesništvo. Tako da ne mogu da kažem da je ovo pjesništvo. Pa je onda kazao, dajte mi nekoliko dana da promislim, razmislim šta ću kazati i prije nego što je Velid ibn Mugire istupio javno i prije nego što je uspio da kaže bilo šta loše o Koranu i Muhammedu sallallahu alihi wasallam, gospodar svjetova je objavio ajete u svojoj plemenitoj knjizi u suri Mudathir Zerni wa men halaktu wahida wa ja'altu lahu male memduda wa banine šuhuda U nekolicini ajeta koji gospodar svjetova spomenu u, u, u, u suri Mudathir govori o Velid ibn Mugiri o tome da mu je dao veliko bogatstvo, sinove ali da se Velid ibn Mugire uzoholio da je zatim to nakon toga promislio, leđa okrenuo, pokazao svoju aroganciju i kazao in hada illa qaulul bashar. Ovo je sihr i ovo je govor čovjek, čovjekov govor. je Jel? To je ono što im je došao veli ibn Mughira, dakle kazao je da je Kur'an sihr, da je e, magija u pitanju i da je ovo ništa drugo nego, nego da je ovo govor ljudi. E, pored ovih metoda oni su koristili još određene taktike, a to je da su prilazili Muhammedu sallallahu alejhi ve wasallam i kazali mu dobro daj nam neko čudo, daj da se ne, desi nešto, nešto što će biti e, izvanrednog karaktera, nešto što mi ljudi ostali ne možemo da ostvarimo pa ćemo mi povjerovati u tebe. Pa su mu govorili jel, daj nek ovda poteku rijeke, neka ova zemlja bude plodna, daj neka se tvoja kuća pretvori u kuću zlata i tako dalje. Međutim, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije se, a, a, a, nije se osvrtao na ove njihove zahtjeve. Zašto? Zašto gospodar svijeta u stvari nije pružio ta čuda, odnosno te muđize a, a, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, pa da ovi poveruju? Nekoliko je razloga koje spominje ulema. Prvi razlog je neka čuda su se zaista i desila. Naime, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam za vrijeme njegovog boravka u Mekki mjesec se raspolutio, odnosno razdvojio na dvoje. Jeli? Pa su to uh, Mekelije vidjele, međutim nisu povjerovali. Druga stvar, Kur'an je bio sa svim dovoljno čudo. Dakle, Kur'an je bio sa svim dovoljno čudo. Nadalje, gospodar svjetova zna da je prije ljudima davao ta čuda. Davao mu džize poslanicima, ali su ljudi u svojoj objesti i dalje ostajali nevjernici. Tako isto i sa njima. Oni nisu tražili da i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da neko, nekakvo čudo da bi oni povjerovali Allaha. Ne, nego su oni to govorili iz svoje, iz svoje jeli, objesti. Još jedna od taktika na koju su oni e, bili prisiljeni jeste to da su pokušali direktno da pregovaraju sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, direktno bi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem oni prilazili i pokušali sa njim da se dogovore. Jedan od prvih prijedloga bio je da Uh, jedan dan budu muslimani, a da jedan dan budu nevjernici, jel? Pa da bude jel, dan za dan. Pa je Muhammed sallallahu alaihi wasallam to kategorički odbio, jel? I kazao im, jel? Ta su sišli ajeti iz sure Kul, kul jahil kafirun. La abudu ma ta abudun reci, ovi koji ne vjerujete, jeli, ja ne obožavam ono što vi, ja ne obožavam ono što vi jeli, uh, obožavate. Tako da kada ti njihovi predlozi koji su došli, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je odbio, u jednom od tih njihovih sastanaka, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem im je kazao, jeli, dobro, pristaću jeli, na sve te vaše predloge, odnosno ono što vi tražite, pod jednim uslovom, od vas tražim samo jednu riječ. Ovako im je kazao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Pa kada Ebu Leheb čuo ovo, jeli, tražim od vas jednu riječ, on je kazao da ćemo ti deset riječi, jeli, Deset riječi ćemo ti kazati. A onda je Muhammed sallallahu alaihi wasallam kazao, želim od vas da čujem samo la ilaha illallah. Nema drugog Boga osim Allah. A onda mu je Abu Lahab kazao, jel, ti želiš da mi mnoštvo naših bogova svedemo na jednog Boga, to ti ne možemo, jel, to ti ne možemo udovoljiti. Uh, e, Utbe ibn Rabija. Utbe ibn Rabija je bio jedan od mudar insan. Jedan čovjek koji je u poznim godinama svog života u bitci na Bedru Muhammed sallallahu alaihi wasallam će ga posebno spomenuti kao mudrog insana on je kazao, dobro, jeste li vi kad direktno otišli Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i pondili mu nešto, odnosno kazali mu direkt njemu, ne ovako, jel, preko posrednika i tako dalje, da mu kažete da neko ode od nas jedan na jedan i porazgovara sa njim. Ja vjerujem da će nas saslušati, obzirom smo ugledniji, stari od njega i tako dalje, pa su onda predložili njega, dobro, otiđi ti, ja utbe, jel, ti utbe ibn Rabija, otiđi Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i zaista utbe ibn Rabija otiće kod Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa prijedlogom, odnosno da mu on da neke prijedloge od sebe, ne bi li Muhammed sallallahu alaihi wasallam napustio misiju, napustio misiju kojoj, kojoj poziva. Pa kada mu je došao uh, Utve ibn Rabija, počeo je da uh, mu postavlja pitanja na koja čovjek u susi ne može da da odgovor. Naime, Utve ibn Rabija mu je prišao i kazao, sjeo kod Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i kazao mu, dobro, kaže mi jesi li bolji ti ili je bolji tvoj otac? Kaže mi jesi li ti bolji od Abdul Mutaliba Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kada je čuo ova pitanja samo je šutio. Ovdje vidimo nevjerovatnu mudrost Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer ova pitanja koja mu Utve ibn Rabija postavlja su trik pitanja u stvari. Na, koja, na ta pitanja se ne daje odgovor. Ako te neko pita jesi li bolji ti ili tvoj otac, na to se ne daje odgovor. I Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ovo zna. Pa samim tim samo njega sluša i šuti. Jer to je ta Muhammedova sallallahu alaihi ve sellem mudrost. Pa mu Utve ibn Rabija govori, jeli, e, ovo s čime si došao, jeli, zavadio nas, zavadio si oca i sina, zavadio si jeli, majku i ćerku, zavadio si, zavadio si nas o Muhammed. Kako bi mogli da ovo riješimo? Pa mu onda daje prijedloge. Daje mu ono za čim svaki nefsi, svaka duša žudi. Pa mu kaže, o Muhammed. ako ovo što ti radiš, radiš zbog imetka, ako radiš zbog novca, onda ti ja garantujem da ćemo mi svi iskupiti dovoljno i metka i novca da ti budeš najbogatiji od nas. Ako radiš ovo zbog moći, ako želiš predlas na nama, mi ćemo te krunisati za našeg kralja. Eto, znači do sad nismo imali kralja. Arapi nisu imali centralizovanu vlast, nisu imali jednog vladara. Ako ti želiš vlast, mi ćemo tebe krunisati za našeg vladara i bit ćeš kralja Arapa. Ako želiš žene, mi ćemo te oženiti najljepšom ženom koju ti probereš, a ja ću se lično ono da se ona uda za tebe. I ako si bolestan, mi ćemo dovesti najbolje ljekare i doktora te izlječi. Ovo su bili predlozi koje mu je ponudio Utve ibn Rabija. Inače, ovo su stvari, ako pogledaš, stvari za kojim svaki čovjek žudi. Jel? I metak, moć, žene. Dakle, to su stvari za kojim svaki insan žudi. E, eh, upravo je Utba ibn Rabija došao sa ovim prijedlogom Muhammedu s.a.v. Ako želiš to, mi ćemo ti to dati. Samo pusti ovo. Pusti se tog islama. Zavadio si nas. Ova tvoja misija nam ide na štetu. Kad je završio Utba ibn Rabija, Muhammed s.a.v. mu kaže O Ebu Velide, prvo oslovljava ga sa imenom koje ovaj voli da čuje, a to je njegov nadimak Ebul Velid, ili otac Velidov. O Velide, o Ebul Velide, da li si završio? Pustio ga da završi, nije ga prekidao, a kad je završio svoj govor, Muhammed s.a.v. ga pita da li si završio o Ebu Velide. Pa mu on kaže da, završio sam. A onda Muhammed s.a.v. kaže, a inače je pravilo u islamu, jel, da kad osoba priča da je se ne prekida. Ali Muhammed s.a.v. nam uveo taj sunet od samog početka, da kad neko izlaže, a ti ga slušaš, nije od ahlaka da ga prekidaš, nego sačekaš da on završi, pa onda ga pitaš da li si završio, i onda ti kažeš ono što imaš kod sebe. E upravo je tako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nastupio. Jesi li završio Ebu Alid? Da. E, kažem ovako. A bil ti sad mene saslušao? Jel? Da ti saslušaš mene kao što sam ja saslušao tebe? Pa mu lice naslonio ovako rukama nazad. Jel? Naslonio se nazad, veli burom kaže šta imaš. A onda je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem počeo samo da uči suru Fusilat. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Hamim. I proučio je negdje oko 13 do 15 ajeta sure Fusilat. Tražim od tebe da nakon što završiš sa gledanjem ove epizode, otvoriš suru Fusilet i pročitaš njen prevod. Dakle, sura Fusilet, posebna sura. Zaista posebna sura u kojem Allah na vrlo moćan i jak način obraća se ljudima i govorimo o stvaranju, govorimo o svojoj moći, govorimo o tome da je poslao izoslanika i na koncu spominje kaznu. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njemu, jeli, ako se oni jeli, ne odazovu tebi, mi ćemo im prijetiti, odnosno prijetimo im kaznom istom onom munjom, munjom koja je udarila narod Ad i narod Semud. Tada je Utve ibn Rabija ustao, stavio ruku na usta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i kazao mu dosta, dosta, jeli nemoj više da učiš, a vratio se svom narodu i kazao im ostavite ga. Ono što sam ja čuo, ono je nešto nevjerovatno. Onaj govor nadmašuje govor ljudi. Mi ćemo njega pustiti. Ako se drugi Arapi pozabave njime, mi ćemo, naše ruke će ostati čiste. Ali ako pak Muhammed s.a.v. njih nadjača i postane neko od ugleda, taj njegov ugled i njegova pobjeda u stvari bit će naša pobjeda. Na ovaj način Utve ibn Rabija, Koran je izvršio uticaj, ima uticaj na njegovo srce, da se okanio tih napada na Muhammeda s.a.v. i dakle ovo su ukratko samo neki od metoda i načina kako, da se, kako su Kureševići pokušavali da diskredituju misiju Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. U narednim emisijama, u narednim epizodama mi ćemo inša Allah govoriti o tome koje su to torture i mučenja prolazili prvi muslimani, prvi muslimani u Mekiju. U jednoj od prošlih emisija započeli smo govor o jednoj veoma bitnoj temi, a to je da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam nakon javne obznane Islama, da su muslimani koji su bili uz njega počeli da doživljavaju neugodnosti, a da je pleme Kurejiš započelo sa torturama i sa progonima muslimana u Mekki. Dakle, neke od taktika koje su oni koristili da diskredituju Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i da omalovaže njegovu misiju, bila je ta da su prvi mah pokušali da odu kod Ebu Taliba, a zatim su pokušali da mu predlože, odnosno da mu dadnu jednog od svojih sinova u zamjenu za Muhammeda sallallahu alihi sallam. Na koncu su zabranili da se Kur'an i Kerim uči javno i to su neke od taktika kojima su se oni koristili. Nakon što te taktike nisu urodile plodom, onda su se direktno obraćali Muhammedu sallallahu alihi sallam. Davali su mu prijedloge, odnosno dali jedan od prijedloga koji je bio jeste o Muhammede, ako misliš da treba da budeš najbogatiji od nas, mi ćemo ti dati imetak. Ako ako želiš da te oženimo najljepšom ženom, mi ćemo te oženiti. Ako želiš da postaneš naš kralj, naš prvak, mi ćemo te postaviti za našeg kralja. Ali pa kako misliš da si bolestan o Muhammeda, mi ćemo dovesti najbolje ljekare da te izliječe. Međutim, Muhammed s.a.v. odbio je sve ove njihove prijedloge i ustrajao u misiji širenja Islama no Kurejiš nije posustao u svojim nakanama i namjerama da ga obezvrijedi i omalovaži. Jedna od narednih poteza, jedan od narednih poteza kojih su oni poduzijeli jeste da je delegacija iz plemena Kurejiš zaputila se put Jesriba, tada Jesriba, današnje Medine, kod židova. Naime, u Medini tada živjeli su židovi koji su vjerovali u jednog boga, bili su monoteisti i Mekelije su to znale, odnosno znale su da židovi imaju nešto što se zove koncept poslanstva i da im je dolazak poslanika koji za sebe tvrde da dobivaju objavu poznat, pa su iz tog razloga zaputili se u Medinu da kontaktiraju židove, da se s njima posavjetuju kako da obezvrijede Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam smatrajući da je on lažni poslanik. Pa kada su došli kod židova, naravno židovi su prvi mah odbili pojam o tome da jedan poslanik može biti od Arapa, jer su svi priješnji poslanici bili iz loze Ishakove. Dakle, bili su iz loze Ishakove, odnosno bili su porijeklom židovi. Tako da njima u startu je bila odbojna sama ideja da poslanik može biti iz reda Arapa, pa su ga oni samim tim smatrali lažnim poslanikom. A onda su kazali Kurešijama, ako želite da ga ponizite, odnosno ako želite da ga u laž utjerate, mi ćemo vam kazati nekoliko pitanja koja kada vi njemu postavite, on neće znati odgovor na njih. Odnosno, ako vam dadne odgovor na ova pitanja, onda je on zaista pravi poslanik ta tri pitanja koja su židovi uputili, odnosno kazali plemenu Kurejiš da upitaju Muhammeda sallallahu alihi wasallam, jesu sljedeća pitanja. Kazali su im, upitajte ga nešto o mladićima koji su se sklonili od svoga naroda u pećinu i tu ostali dugi niz godina. Dakle, ako želite da provjerite on u stvarnosti pravi poslanik, pitajte ga o skupini mladića, a odgovor na ovo pitanje trebao bi da zna samo onaj koji je istinski, odnosno pravi poslanik. Dakle, mladići koji su se sklonili u pećinu na dugi niz godina. A zatim mu postavite drugo pitanje. A drugo pitanje je pitanje o čovjeku koji je putovao od istoka zemlje do zapada. O čovjeku koji je putovao sa krajnjeg istoka do krajnjeg zapada, odnosno priču o Zulkarneinu postavite mu i to pitanje. Pa ako bude znao odgovor na ovo pitanje, riječ je o pravom poslaniku. I treće pitanje koje su oni dali, bilo je u stvari trik pitanje. Naime, rekli su im, pitajte ga o duši. Šta je to duša? Pa ćete čuti njegov odgovor. Ako vam da odgovor, onda je on u stvari lažni poslanik. A ako ne bude znao odgovor na ovo treće pitanje o tome šta je duša, onda je on istinski, istinski i pravi poslanik. Naravno, pleme Kureš, kad su saslušali ova pitanja, ovo im se i tekako učinilo primamljivim, odnosno pomislili su da Muhammed s.a.v. laže i da nije pravi poslanik i da u suštini neće znati odgovore na ova, na ova pitanja. Pa su se vratili u Meku. Kada su došli u Meku, oni su se susreli sa Muhammedom s.a.v. i pozvali ga na izazov, jeli, kazali mu, kaži nam nešto o mladićima u pećini, kaži nam o čovjeku koji je putao od istoka do zapada i kaži nam nešto o duši. Pa je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njima kazao, dođite mi sutra, a ja ću vam već sutra ponuditi odgovor na ta pitanja. Međutim, nije kazao inša Allah. Nije kazao dođite mi sutra ako Allah da nego je kazao onako, dođite mi sutra, misleći da će Melek Džibril zaista tu noć donijeti mu odgovor na ova pitanja, da će im on te odgovore kazati. Međutim, objava je zakasnila dvije hefte – Znači, dvije sedmice nije bilo objave, nije, nije bilo objave, odnosno nije bilo odgovora na ova, na ova pitanja. Tako da Muhammed sallallahu alaihi wasallam našao se u jednoj nezgodnoj situaciji, ali je nakon toga gospodar svjetova poslao Meleka Džibrila sa surom Kef u kojoj se nalazi upravo odgovori na ova dva pitanja prva. A to je da gospodar svjetova detaljno nam pojašnjava i objašnjava situaciju mladića koji su se sklonili od svoga naroda u pećinu i da nam u detalje govori o čovjeku poznatom kao Zulkarnein, o čovjeku koji je išao od krajnjeg istoka do krajnjeg zapada. A kada je u pitanju ovo treće, o duši, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije znao odgovor na to pitanje, jer je gospodar svjetova objavio na drugom mjestu, ne u suri Kehf, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي Reci, oni te pitaju o duši, reci, duša je stvar moga gospodara. Odnosno, ja o duši nemam znanja, ja o duši ne znam. Tako da su ova tri pitanja odgovorena upravo na onaj način koji ukazuje i dokazuje da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam istinski, a ne lažni poslanik od gospodara svjetova. Dao je odgovor na prvo pitanje, na drugo pitanje, a treće pitanje koje u stvari jeste bilo trik pitanje, Muhammed sallallahu alihi wasallam nije znao odgovor na njega i gospodar svjetova je to znanje zadržao za sebe. Dakle, kazao je duša je stvar moga gospodara, mi nemamo dovoljno znanja da bismo objasnili šta je to duša, tako da to znanje, to znanje i ne nalazi se kod ljudi. To je dakle jedna od taktika koje je pleme Kureš koristilo protiv Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a nakon ovoga uslijedile su fizičke torture i mučenja nad muslimanima. Dakle, nakon svih ovih provokacija koje su bile verbalnog karaktera, uslijedile su fizičke torture prvih muslimana. Oni koji su najviše bivali mučeni jesu oni iz nižeg staleža, odnosno nižih slojeva društva, a to su u prvi mah robovi, a zatim oni ljudi koji su bili slobodni, a nisu imali zaštitu svoga svojih plemena. Sejid ibn Đubeir pitao je Abdullah ibn Abbas, a Sejid ibn Đubeir, jedan od velikih poznatih tabina, učenik Abdullah ibn Abbas, pitao je svoga učitelja da li su mučenja prvih muslimana bila tako žestoka? Jeli, da li su mučenja prvih muslimana bila tako žestoka? Pa mu je Abdullah ibn Abbas kazao da vjernici su u prvim danima islama bili žestoko mučeni. Skupina njih bila bi izvučena iz svojih kuća, zatim bi ih privezali za vrat kao što se priveže hajvanče, a onda bi ih vodali ulicama Meke, pa bi ih onda izložili žestokom suncu, izgladnjivali bi ih, e, nisu im davali vode, sve dok neki od njih ne bi počeli da padaju toliko da čak nisu mogli da sjede na svom mjestu, a zatim bi ih oni prelazili i govorili, kaži da li je lat tvoj bog, kaži da li je uzza tvoj bog i onda bi na koncu ovi kazali da moj Bog je taj i taj, moj Bog je taj i taj. Odnosno, negirali bi vjerovanje u Allaha na jeziku, jer su torture kroz koje su oni prolazili bile izuzetno, izuzetno teške. Čovjek koji je prednjačio u mučenjima prvih muslimana bio je Ebu Džahl. Ebu Džahl je posebno mučio robove, trgovce koji su pribili islam, on je bojkotovao, a one uglednike iz plemena Kurejiš koji nije mogao na njih nasrnuti fizički, on ih je vrijeđao, on ih je vrijeđao verbalno. Ebu Džahl, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, za njega kazao da je faraon ovog ummeta. Abdullah ibn Mesud nam isto tako govori u hadisu kod Buharije o mučenjima prvih muslimana, odnosno ono kroz, kroz šta su sve oni prošli i mimo sebe navodi nam nekolicinu njih. U prvi red spominje tu Ammar ibn Jasira, zatim Jasira, zatim Sumeju, Habab ibn al-Aret, al-Miqdad i Bilal al-Habeši. Dakle, ovo je nekolicina muslimana prvih koji su prošli kroz određena mučenja za koja mi znamo određene, određene detalje njihovih mučenja. Pa nam Abdullah ibn Mesud nastavlja i kaže, a što se tiče poslanika sallallahu alaihi wa sallam, njega je Allah zaštitio preko njegovog amidje Ebu Taliba. Vidiš da e, Abdullah ibn Mas'ud ne govori da ga je Ebu Talib zaštitio, nego kaže njega je Allah zaštitio preko Ebu Taliba. Ovdje vidiš iman i čisto vjerovanje kod Abdullah ibn Mas'uda. A zatim nam spominje Ebu Bekra i kaže, a Ebu Bekr on je bio zaštićen kroz svoje pleme. A što se tiče ostalih, ovih prethodno pobrojanih, svi su oni mučeni, svi su oni prolazili kroz teška iskušenja do te mjere da je većina njih kazala ono što je Kureš htio od njih da čuje. Odnosno da se povuku i da kažu da Allah nije njihov gospodar, nego da oni vjeruju u više bogova. Svi osim jednog insana koji nikad čak ni jezikom dakle, nije negirao vjerovanje u jednog gospodara, a to je Bilal el-Habeši. Odnosno, Bilal el-Habeši, abesinac koji je bio rob u Mekki, bio je u vlasništvu čovjeka po imenu Umeje ibn Halef. Umeje ibn Halef je lično mučio Bilala el-Habešija. Dakle, Umeje ibn Halef, Abdullah ibn Amr ibn al-As nam pripovijeda i kaže u danu velike žestine, odnosno kad sunce grije u podne, Umeje je znao da izvede Bilala, izvede Bilala i položi ga na vrelo kamenje, tako mi Allah, kamenje je bilo toliko toplo da kada bi se stavio komad mesa na taj kamen, to meso bi se ispeklo. Znao je isto tako da ga uzme rano ujutru, izvede ga u pustinju, polegne ga na vreli pjesak, a zatim na njegova prsa stavi golemi kamen. Međutim, Bilal nikada nije izrekao ništa osim La ilaha illallah, nema Boga osim Allaha, a na koncu je izgovarao Ehadun Ehad, jeli, jedan je Allah, jedan je Allah. Gospodar svjetova je upravo zbog ovoga uzdigao pomen na Bilala. Bilal al habeši je trpio u prvom, prvim danima Islama, ali ga je on da gospodar svjetova uzdigao. Uzdigao na posebno mjesto da je prilikom osvojenja Meke Bilal al habeši popeo se na časnu kabu i odozgo izgovorio riječi Teohida, odnosno proučio ezan, razlijegao se Bilalov ezan mekom. Samo neku decenju prije toga Bilal al-Habeši ležao je u žarenom pjesku sa velikim kamenom na svojim prsima, međutim nije posustao pa ga je gospodar svjetova nagradio zbog svega onoga što je Bilal, Bilal trpio. Nagrada je shodna dijelu učinjenom hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan onaj ko se žrtvuje za Allaha Allah te bareke ve taala mu posle da nagradu Još su neki muslimani prošli iskušenja u Mekki i neki od muslimana Habab ibn al-Arat, Yasir, Sumeja i Ammar o njihovim iskušenjima i okazivanjima kroz koja su oni prošli uh, U jednoj od prošlih emisija započeli smo govor o jednoj veoma bitnoj temi, a to je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nakon javne obznane islama da su muslimani koji su bili uz njega počeli da doživljavaju neugodnosti, a da je pleme Kurejš započelo sa torturama i sa progonima muslimana u Mekki. Dakle neke od taktika koje su oni koristili da diskredituju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da omalovaže njegovu misiju, bila je ta da su prvi mah pokušali da odu kod Ebu Taliba, a zatim su pokušali da mu predlože, odnosno da mu dadnu jednog od svojih sinova u zamjenu za Muhammeda sallallahu alihi sallam. Na koncu su zabranili da se Kur'an i Kerim uči javno i to su neke od taktika kojima su se oni koristili. Nakon što te taktike nisu urodile plodom, onda su se direktno obraćali Muhammedu sallallahu alihi sallam. Davali su mu prijedloge, odnosno dali jedan od prijedloga koji je bio jeste o Muhammede, ako misliš da treba da budeš najbogatiji od nas, mi ćemo ti dati imetak. Ako ako želiš da te oženimo najljepšom ženom, mi ćemo te oženiti. Ako želiš da postaneš naš kralj, naš prvak, mi ćemo te postaviti za našeg kralja. Ali pak ako misliš da si bolestan o Muhammeda, mi ćemo dovesti najbolje ljekare da te izliječe. Međutim, Muhammed s.a.v. odbio je sve ove njihove prijedloge i ustrajao u misiji širenja Islama no Kurejiš nije posustao u svojim nakanama i namjerama da ga obezvrijedi i omalovaži. Jedna od narednih poteza, jedan od narednih poteza kojih su oni poduzijeli jeste da je delegacija iz plemena Kurejiš zaputila se put Jesriba, tada Jesriba, današnje Medine, kod židova. Naime, u Medini tada živjeli su židovi koji su vjerovali u jednog boga, bili su monoteisti i Mekelije su to znale, odnosno znale su da židovi imaju nešto što se zove koncept poslanstva i da im je dolazak poslanika koji za sebe tvrde da dobivaju objavu poznat, pa su iz tog razloga zaputili se u Medinu da kontaktiraju židove, da se s njima posavjetuju kako da obezvrijede Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam smatrajući da je on lažni poslanik. Pa kada su došli kod židova, naravno židovi su prvi mah odbili pojam o tome da jedan poslanik može biti od Arapa, jer su svi priješnji poslanici bili iz loze Ishakove. Dakle, bili su iz loze Ishakove, odnosno bili su porijeklom židovi. Tako da njima u startu je bila odbojna sama ideja da poslanik može biti iz reda Arapa, pa su ga oni samim tim smatrali lažnim poslanikom. A onda su kazali Kurešijama, ako želite da ga ponizite, odnosno ako želite da ga u laž utjerate, mi ćemo vam kazati nekoliko pitanja koja kada vi njemu postavite, on neće znati odgovor na njih. Odnosno, ako vam dadne odgovor na ova pitanja, onda je on zaista pravi poslanik ta tri pitanja koja su židovi uputili, odnosno kazali plemenu Kurejiš da upitaju Muhammeda sallallahu alihi wasallam, jesu sljedeća pitanja. Kazali su im, upitajte ga nešto o mladićima koji su se sklonili od svoga naroda u pećinu i tu ostali dugi niz godina. Dakle, ako želite da provjerite on u stvarnosti pravi poslanik, pitajte ga o skupini mladića, a odgovor na ovo pitanje trebao bi da zna samo onaj koji je istinski, odnosno pravi poslanik. Dakle, mladići koji su se sklonili u pećinu na dugi niz godina. A zatim mu postavite drugo pitanje. A drugo pitanje je pitanje o čovjeku koji je putovao od istoka zemlje do zapada. O čovjeku koji je putovao sa krajnjeg istoka do krajnjeg zapada, odnosno priču o Zulkarneinu postavite mu i to pitanje. Pa ako bude znao odgovor na ovo pitanje, riječ je o pravom poslaniku. I treće pitanje koje su oni dali, bilo je u stvari trik pitanje. Naime, rekli su im, pitajte ga o duši. Šta je to duša? Pa ćete čuti njegov odgovor. Ako vam da odgovor, onda je on u stvari lažni poslanik. A ako ne bude znao odgovor na ovo treće pitanje o tome šta je duša, onda je on istinski, istinski i pravi poslanik. Naravno, pleme Kureš, kad su saslušali ova pitanja, ovo im se i tekako učinilo primamljivim, odnosno pomislili su da Muhammed s.a.v. laže i da nije pravi poslanik i da u suštini on neće znati odgovore na ova, na ova pitanja. Pa su se vratili u Meku. Kada su došli u Meku, oni su se susreli sa Muhammedom s.a.v. i pozvali ga na izazov, jeli, kazali mu, kaži nam nešto o mladićima u pećini, kaži nam o čovjeku koji je putao od istoka do zapada i kaži nam nešto o duši. Pa je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njima kazao, dođite mi sutra, a ja ću vam već sutra ponuditi odgovor na ta pitanja. Međutim, nije kazao inša Allah. Nije kazao dođite mi sutra ako Allah da nego je kazao onako, dođite mi sutra, misleći da će Melek Džibril zaista tu noć donijeti mu odgovor na ova pitanja, da će im on te odgovore kazati. Međutim, objava je zakasnila dvije hefte – Znači dvije sedmice nije bilo objave, nije, nije bilo objave, odnosno nije bilo odgovora na ova, na ova pitanja. Tako da Muhammed sallallahu alaihi wasallam našao se u jednoj nezgodnoj situaciji, ali je nakon toga gospoda svjetova poslao Meleka Džibrila sa surom Kef u kojoj se nalazi upravo odgovori na ova dva pitanja prva. A to je da gospodar svjetova detaljno nam pojašnjava i objašnjava situaciju mladića koji su se sklonili od svoga naroda u pećinu i da nam u detalje govori o čovjeku poznatom kao Zulkarnein, o čovjeku koji je išao od krajnjeg istoka do krajnjeg zapada. A kada je u pitanju ovo treće, o duši, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije znao odgovor na to pitanje, jer je gospodar svjetova objavio na drugom mjestu, ne u suri Kehf, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي Reci, oni te pitaju o duši, reci, duša je stvar moga gospodara. Odnosno, ja o duši nemam znanja, ja o duši ne znam. Tako da su ova tri pitanja odgovorena upravo na onaj način koji ukazuje i dokazuje da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam istinski, a ne lažni poslanik od gospodara svjetova. Dao je odgovor na prvo pitanje, na drugo pitanje, a treće pitanje koje u stvari jeste bilo trik pitanje, Muhammed sallallahu alihi wasallam nije znao odgovor na njega i gospodar svjetova je to znanje zadržao za sebe. Dakle, kazao je duša je stvar moga gospodara, mi nemamo dovoljno znanja da bismo objasnili šta je to duša, tako da to znanje, to znanje i ne nalazi se kod ljudi. To je dakle jedna od taktika koje je pleme Kureš koristilo protiv Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a nakon ovoga uslijedile su fizičke torture i mučenja nad muslimanima. Dakle, nakon svih ovih provokacija koje su bile verbalnog karaktera, uslijedile su fizičke torture prvih muslimana. Oni koji su najviše bivali mučeni jesu oni iz nižeg staleža, odnosno nižih slojeva društva, a to su u prvi mah robovi, a zatim oni ljudi koji su bili slobodni, a nisu imali zaštitu svoga svojih plemena. Sejid ibn Đubeir pitao je Abdullah ibn Abbas, a Sejid ibn Đubeir, jedan od velikih poznatih tabina, učenik Abdullah ibn Abasa, pitao je svoga učitelja da li su mučenja prvih muslimana bila tako žestoka? Jeli, da li su mučenja prvih muslimana bila tako žestoka? Pa mu je Abdullah ibn Abbas kazao da vjernici su u prvim danima islama bili žestoko mučeni. Skupina njih bila bi izvučena iz svojih kuća, zatim bi ih privezali za vrat kao što se priveže hajvanče, a onda bi ih vodali ulicama Meke, pa bi ih onda izložili žestokom suncu, izgladnivali bi ih, e, nisu im davali vode, sve dok neki od njih ne bi počeli da padaju toliko da čak nisu mogli da sjede na svom mjestu, a zatim bi ih oni prelazili i govorili, kaži da li je lat tvoj bog, kaži da li je uza tvoj bog i onda bi na koncu ovi kazali da moj Bog je taj i taj, moj Bog je taj i taj. Odnosno, negirali bi vjerovanje u Allaha na jeziku, jer su torture kroz koje su oni prolazili bile izuzetno, izuzetno teške. Čovjek koji je prednjačio u mučenjima prvih muslimana bio je Ebu Džahl. Ebu Džahl je posebno mučio robove, trgovce koji su pribili islam, on je bojkotovao, a one uglednike iz plemena Kurejiš koji nije mogao na njih nasrnuti fizički, on ih je vrijeđao, on ih je vrijeđao verbalno. Ebu Džahl, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, za njega kazao da je faraon ovog ummeta. Abdullah ibn Mesud nam isto tako govori u hadisu kod Buharije o mučenjima prvih muslimana, odnosno ono kroz, kroz šta su sve oni prošli i mimo sebe navodi nam nekolicinu njih. U prvi red spominje tu Ammar ibn Jasira, zatim Jasira, zatim Sumeju, Habab ibn al-Arat al-Miqdad i Bilal al-Habashi. Dakle, ovo je nekolicina muslimana prvih koji su prošli kroz određena mučenja za koja mi znamo određene, određene detalje njihovih mučenja. Pa nam Abdullah ibn Mesud nastavlja i kaže, a što se tiče poslanika sallallahu alaihi ve sellem njega je Allah zaštitio preko njegovog amidje Ebu Taliba. Vidiš da e, Abdullah ibn Mas'ud ne govori da ga je Ebu Talib zaštitio, nego kaže njega je Allah zaštitio preko Ebu Taliba. Ovdje vidiš iman i čisto vjerovanje kod Abdullah ibn Mas'uda. A zatim nam spominje Ebu Bekra i kaže, a Ebu Bekr on je bio zaštićen kroz svoje pleme. A što se tiče ostalih, ovih prethodno pobrojanih, svi su oni mučeni, svi su oni prolazili kroz teška iskušenja do te mjere da je većina njih kazala ono što je Kureš htio od njih da čuje. Odnosno da se povuku i da kažu da Allah nije njihov gospodar, nego da oni vjeruju u više bogova. Svi osim jednog insana koji nikad čak ni jezikom dakle, nije negirao vjerovanje u jednog gospodara, a to je Bilal el-Habeši. Odnosno, Bilal el-Habeši, abesinac koji je bio rob u Mekki, bio je u vlasništvu čovjeka po imenu Umeje ibn Khalaf. Umeje ibn Khalaf je lično mučio Bilala al-Habešija. Dakle, Umeje ibn Khalaf, Abdullah ibn Amr ibn al-As nam pripovijeda i kaže u danu velike žestine, odnosno kad sunce grije u podne, Umeje je znao da izvede Bilala, izvede Bilala i položi ga na vrelo kamenje, tako mi Allah, kamenje je bilo toliko toplo da kada bi se stavio komad mesa na taj kamen, to meso bi se ispeklo. Znao je isto tako da ga uzme rano ujutru, izvede ga u pustinju, polegne ga na vreli pjesak, a zatim na njegova prsa stavi golemi kamen. Međutim, Bilal nikada nije izrekao ništa osim La ilaha illallah, nema Boga osim Allaha, a na koncu je izgovarao Ehadun Ehad, jeli, jedan je Allah, jedan je Allah gospodar svjetova je upravo zbog ovoga uzdigao pomen na Bilala. Bilal al-Habeši je trpio u, prvom, u prvim danima Islama, ali ga je on da gospodar svjetova uzdigao. Uzdigao na posebno mjesto da je prilikom osvojenja Meke Bilal al-Habeši popeo se na časnu kabu i odozgo izgovorio riječi Teohida, odnosno proučio ezan, razlijegao se Bilalov ezan mekom. Samo neku decenju prije toga Bilal al-Habeši ležao je u žarenom pjesku sa velikim kamenom na svojim prsima, međutim nije posustao pa ga je gospodar svjetova nagradio zbog svega onoga što je Bilal, Bilal trpio. Nagrada je shodna dijelu učinjenom hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan ona ko se žrtvuje za Allaha Allah te bareke ve taala mu posle da nagradu u prošloj emisiji govorili smo o torturama i mučenjima kroz koja su prošli muslimani Mekke odnosno prva skupina muslimana, a njihov broj nije prelazio 40. Dakle, radilo se o onima prvima koji su se odazvali Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, mahom su to bili ljudi iz staleža robova ili oni pak koji nisu imali zaštitu svoga plemena, pa su one ugledne mekelije, odnosno aristokracija plemena Korejiš, preonila da ih muče, da ih terorišu kako fizički, tako i psihički. O njihovim tegobama, o njihovim mučenjima i torturama nešto smo kazali u prošloj emisiji. šta je sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem Da li je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prolazio kroz ove torture, ove torture i ova mučenja? Kakvo je bilo njegovo stanje? Obzirom da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem iz uglednog plemena pod plemena Kurejš, dakle pleme Kurejš pod pleme Benu Hašim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je na neki način zaštićen. Gospodar svjetova je Muhameda sallallahu alejhi ve sellem zaštitio u nekim momentima i nekim situacijama, ali se ipak desilo da je u nekolicini situacija, odnosno nekad Muhammed sallallahu alejhi ve sellem doživio neke neugodnosti. Naime, nakon što je pleme Kurejiš pokušalo da ga odvrati od njegove misije, nakon što su pokušali da ga podmite, odnosno da mu daju i metak, da mu daju žene i ostale stvari, oni nisu uspjeli u tim svojim nakanama, pa su onda prešli na nivo iznad toga, a to je da su počeli da ga ismijavaju, dakle da ga verbalno napadaju, a onda su počeli čak i da lažu na Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Međutim, sve te stvari nisu sprečile Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u njegovom nastojanju da dostavi islam do ljudi, a onda su oni prešli i na fizičke torture i fizička mučenja. Čovjek koji je prednjačio u svemu ovome bio je Ebu Džahl, Ebu Džahel je mrzio Muhammeda sallallahu alihi wasallam pa je zbog toga ga on i nazvao faraonom ovog ummeta. Jedne prilike dok su se Kurejšije odmarale u hladovini Kjabe, Ebu Džahel je kazao tako mi Allaha kada sljedeći put vidim tog i tog čovjeka, misli na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, odnosno kada on bude klanjao, ja ću stati svojom nogom na njegov vrat. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio jedan od rijetkih, odnosno ako ne jedini, čovjek koji je smio imao dovoljno hrabrosti da se pojavi pred krasnom časnom kabom i da tu obavi namaz. Naravno, one korejšije gledale su u njega, nisu smjele da ga diraju, a Ebu Džehl im je tad kazao, ja kad ga vidim, odnosno dao obećanjima onoj sviti oko sebe, ja kada ga vidim, ja ću svoju nogu staviti na njegov vrat kada on bude na seđdi. I zaista Muhammed sallallahu alaihi wa sallam se pojavio pred Kabom i stao na namaz da obavi, da klanja, pa kada je pao na seđdu, Ebu Džahl je ustao i krenuo prema njemu i kada je bio skroz blizu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, odjednom je ustuknuo i počeo da ide nazad. Počeo da ide nazad sve dok se nije vratio na mjesto na kojem je, na kojem je sjedio. Pa su mu onda kazali, a zašto nisi izvršio ono što si obećao? Pa je on kazao, tako mi je Allaha ispred mene i njega pojavio se ropac i vatra je gorila iz, iz, iz, iz, tog, iz tog jarka, a isto tako vidio sam jeli, i krila i krila određenih stvorenja koja sprečavaju mene da dođem do njega. Allah najbolje zna, vjerovatno je Ebu Džahl vidio krila meleka, a ovu vatru koju je gospodar svjetova dao da je Ebu Džahl vidi, jeli, to je zaštita od gospodara svjetova za svoga poslanika, jeli, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. O ovom događaju govori nam i Kur'an u suri Iqra, bismi rabbike alladhi khalaq, kada gospodar svjetova kaže, ra'ejta alladhi jenha abdan idha salla, Eh, zar nisi vidio onoga jeli, koji brani robu našem da klanja. A onda u nastavku ajeta gospodar svjetova nam govori kella la illam yantahi la nasfa'an bin nasiye nasiyatin kadibatin khatiya falyad'u nadiya sanad'u zabaniya kella, ako on se ne zaustavi, odnosno ako ne prestane s ovim, mi ćemo ga za kiku njegovu uzeti, a to je prednji dio ljudske glave, odnosno čelo, i mi ćemo ga jeli povući nazad, odnosno kašćemo ga za stokom kaznom. Felijedru nadije, neka on zovne ove svoje saplemenike i one koji ga u tom dijelu odobravaju, se ne da zebanije, mi ćemo pozvati moćne meleke zebanije koji će da ga da ga žestokom kaznom kazne. Dakle, ovo je jedna od načina, odnosno jedna od metoda koju je pleme Kurejiš koristilo da zastraše Muhameda sallallahu alaihi wa sellem i da ga jeli, diskretuju, isputaju u njegovoj misiji. Urve ibn Zubair je upitao Abdullah ibn Amr ibn al-Asa eh, o šta je najteže i najgore što se vidio da se desilo Muhammedu sallallahu alaihi wa sellem. Pa mu je Abdullah ibn Amr ibn al-As kazao uh, jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wasallam dok je hranjao kaj Kabe, ovaj put je Muhammed sallallahu alaihi wasallam bio na kijamu, odnosno bio je na stajanju, Ukba ibn Abi Mu'it, jedan od uh, Mekelija, spremena Kureš, prišao je Muhammedu sallallahu alaihi wasallam sa zadnje strane, odnosno prišao mu je ozada, a zatim je skinuo jedan dio svoje odjeće, nešto poput šala na nas, i prebacio preko vrata Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, a zatim povuku nazad i počeo da davi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam dok je klanjao namaz. Ostali koji su to vidjeli, oni su se smijali tom prizoru, a Ebu Bekr kada je vidio ovaj prizor, prišao je Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, odnosno prišao u ukbetu i odgurnuo ga. Jel, prišao njemu sa zadnje strane ovaj put i odgurnuo ga Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i kazao mu, e taktuluna rađula en jekula rabi zar ćete ubiti čovjeka samo zato što kaže moj gospodar je Allah? Zar je moguće da ste pali na te grane? Zar je moguće da ste došli na taj stepen da ubijete jednog od svojih samo zato što kaže Rabbi Allah? Pa je gospodar svjetova upravo ove riječi koje je izgovorio Ebu Bekar Esidik objavio u svojoj časnoj knjizi kao ajet koji se čita inša Allah do sudnjeg dana. Zar ćete ubiti čovjeka samo zato što kaže moj gospodar je Allah. Abdullah ibn Mas'ud nam pripovjeda isto jednu e, situaciju, odnosno jednu vrlo tešku scenu kroz koju je prošao Muhammed sallallahu alaihi wa sellem, a to je da je Ebu Džahl, dok je boravio sa svojim saplemenicima, ponovo u hladovini Kabe, a to je bio njihov nadi, odnosno njihova svojevrsna skupština i mjesto njihovog okupljanja gdje su oni provodili svoje slobodno vrijeme, kazao je tada na glas, ko će od vas otići i donijeti iznutrice svježe zaklane deve od juče. Dakle, one iznutrice koje se izvade iz eh, hajvančeta nakon što se zakolje, na tom i tom mjestu su one, pa pita ko će od vas donijeti te iznutrice i da ih baci na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam dok bude obavljao, dok bude obavljao namaz. Pa je ponovo niko drugi do Ukba ibn Abi Mu'it. A Ukba ibn Abi Mu'it zajedno sa Ebu Džahlom bio je prgav i pogan neprijatelj Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Za razliku od njega bilo je časnih neprijatelja – bilo je časnih neprijatelja. Inače, ljudi kao što je Ukbe, čovjek koji je spreman da davi Muhammeda sallallahu alejhi ve wasallam, zatim koji je spreman da uzme ove iznutrice i da ih donese na leđa Muhammedu sallallahu alejhi ve wasallam, to su po perfidne i pogane metode koje ne koriste nikad časni i ugledni ljudi. S druge strane, recimo, Abu Sufjan, Khalid ibn Walid, Omer ibn Khattab, to su bili časni neprijatelji Muhammeda sallallahu alejhi ve wasallam koji nikada nisu posjezali za ovakvim metodama, pa je subhanallah gospoda svjetova uputio ove druge, a kaznio ove prve, Ukbe, Abu Džahl i ta svita, svi su kažnjeni tako što su umrli kao nevjernici, kao mušrici, dok je gospodar svjetova smilovao se Abu Sufjanu, smilovao se Halid ibn Walidu, Omer ibn Hatabu i poslije ih uputio na islam. Zbog njihovog tog dostojanstva, zbog njihove te časne borbe i časnog neprijateljstva, Allah te baraka ta'ala ih je poslije uputio da postanu muslimani. Pa je dakle Ukbe, ustao i otišao do tog mjesta, mjesta gdje su oni jeli, odlagali taj svoj otpad poznatima, pa, su, pa je Ukveb ne bi mu Mu'id častan insan iz Mekke, čovjek koji vjerojatno nosi e, skupocijenu odjeću i tako dalje, svojim rukama pokupio tu prljavštinu svu, a zatim je donio i kada je vidio da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ponovo pao seđu gospodaru svjetova, donio je uh, te iznutrice deve i bacio ih na leđa Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Muhammed sallallahu alaihi wasallam je ostao na seždi. Nije mogao da se podigne, vjerovatno zbog težine tih devinih iznutrica koje su bile na njegovim leđima, a ljudi, kaže nam Abdullah ibn Mas'ud, a ja sam tad pogledao u one ljude koji su sjedili pored Kaabe, tako mi Allah, oni su se smijali, toliko su se smijali da su neki od njih padali na, svoje, na stranu od smijeha, neki od njih su udarali po svojim sapinama od, od, od, od silnog smijeha, a ja nisam mogao ništa da uradim obzirom da nisam imao nikakve zaštite. Nisam mogao da priđem poslaniku sallallahu alaihi wasallam, ali Allah dao da je u taj mah prolazila kćerka Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegova najmlađa čerka, to je Fatima bint Muhammed, Fatima, časna Zahra, prišla je svome babi Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i sa njegovih leđa odgurnula, odgurnula ove devine iznutrice i tako izvukla svog jel, babu ispod te nečistoće. Fatima je plakala dok je ovo radila, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nakon što je ustao, ozbiljno pogledao te ljude. Tako je došlo pred Abdullah Mas'uda da kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ustao i okrenuo se prema njima, svi su prestali da se smiju jer je to bio pogled odlučnosti, pogled koji im je uputio Rasulullah, Allah, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a onda podigao svoje ruke ka nebesima i kazao Allahumma alaike bi Abi Jahl, Allahumma alaike bi Ukbe ibn Abi Mu'it, gospodaru, gospodaru, ti se pozabavi sa Ebu Džehlom, odnosno ti kazni Ebu Džehla, gospodaru, ti kazni Ukub ibn Abi Mu'id, kaže nam Abdullah ibn Mas'ud, tako mi Allah nabroje njih sedam, ni sedam glavešina tu koji su bili, koji su se smijali ovom prizoru, a onda sam ih ja na bedru, u prvoj bitci za islam, u bitci na bedru, svih ovih sedam pobrojanih, svih sedam sam vidio mrtvih. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam proučio im je dovu da je Allah tebareke wa ta'ala kazni i gospodar svjetova je uslišao tu dovu Abu Džahl, Ukve ibn Amimuit, Utve ibn Rabija, Umeje ibn Halef, i ostali koji su se smijali ovom prizoru, oni koji su vrijeđali i napadali Muhammeda sallallahu alihi wasallam, svi su oni skončali na bedru. I dan danas oni koji vrijeđaju i napadaju čas Muhammeda sallallahu alihi wasallam, neka im ovo okazivanje bude pouka. Muhammed sallallahu alihi wasallam je najčasniji insan, poslanik od gospodara svjetova, onaj kojem je Melek Džibril donio objavu, pa nije nije je li nije dozvoljeno nikom da se ismijava sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem da vrijeđa njegovu čast ili da nasrće na njegov na njegov ugled. Ovi ljudi su dakle skončali na ovakav način. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije posustao u svojoj misiji, nije uzmakao ni cent ni jedan centimetar nazad, nego je još više i odlučnije nastupao, još više i odlučnije pozivao ljude, pozivao ljude uh, u u istinu. Nakon ovog događaja e, Kurejševići Meke, odnosno aristokracija Meke, isplanirali su i planirali nekoliko pokušaja ubijstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, svi ti njihovi pokušaji prošli su tako da nijedan od tih pokušaja nije uspio jer je gospodar svjetova taj koji je zaštitio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam svojom zaštitom. Pitanje koje se samo po sebi nameće jeste zašto je Allah dozvolio i zašto je Allah odredio i propisao da najčasnije stvorenje, niko drugi do njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, prolazi kroz ovakvu vrstu iskušenja i ovakve, ovakve jeli, terore da podnosi. Odgovor na to pitanje i razlog je zbog koji gospodar svjetovan odredio i dao da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam zajedno sa ashabima prođe kroz ovakva iskušenja, završili smo kazivanjem sa govorom o tim torturama i mučenjima kroz koje je prošao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Postavlja se pitanje koja je svrha i zašto Allah te bareke ve taala daje da muslimani zajedno sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem prolaze kroz ovakva iskušenja. Zar nije mogao gospodar svjetova da im da da odma u Mekki imaju silu, da budu snaga i tako dalje, da niko ne može da im priđe, da niko ne može da, da nad njima da ih teroriše, da ih muči i tako dalje. Gospodar svjetova bio je kadar da to učini, međutim kriju se mudrosti i pouke i poruke zašto je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem propatio odnosno zašto su prvi muslimani propatili da bi mi koji smo došli poslije mogli da se ugledamo na njih jer kada su da, da su oni prošli sve lagodno i da su oni dobili sve na tacni na taniru mi poslije koji bi došli kazali smo pa lahko je bilo njima je oni nisu vidjeli nikakve teškoće u životu Allah te barka taala je potpomogao i dao im svoju pomoć pa su zbog toga oni uspjeli eh da upravo ovo ne bi mi mogli kazali kazati, prvi muslimani prošli su kroz teška iskušenja. Iskušenja u kojima se čuo nešto malo prije, a razlog zbog kojih je Allah tebareke wa ta'ala upravo dao da oni dožive ova iskušenja, ulema je sažela u nekoliko tački, inšallah, koje ću ja, ako Bog da ode, da vam spomenem. Prva od tih jeste da da nas se zajedno s njima podsjeti da nas Allah te bareke ve taala nije stvorio za ovaj prolazni dunjaluk, nego da smo mi stvoreni za vječni vječni ahiret. Vječni ahiret. Mi smo ovdje na dunjaluku da bismo samo pokušali zaslužiti Allahovu te bareke ve taala milost. Ne kažem da možemo zaraditi džennet, ne jer se džennet ne može zaraditi dijelima koja ja i ti ovdje radimo, nego se džennet može zaraditi samo na način da kroz dobra dijela koja ja i ti činimo na Dunjaluku zaslužimo Allahovu tebara kao ta'ala milost, pa da zbog te milosti nas onda Allah subhanahu wa ta'ala uvede u džennet. Jer niko, pa čak ni Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u džennet neće ući zbog svojih dijela, nego ćemo svi u džennet ući zbog Allahu te baraka wa ta'ala milosti. E upravo zato su ova iskušenja da čovjek kad pogleda oko sebe vidi ovaj dunjaluk nije kuća vječnosti, nego je ovaj dunjaluk kuća iskušenja kuća koju ja i ti smo ovdje privremeno, tako je bilo i za Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, za prve ashabe, da ih se podsjeti i napomene da je ovaj dunjaluk kratko trajan i da će vrlo brzo se, vrlo brzo se završiti i da će smrt doći, a onda da će nastupiti onaj glavni dio, a to je period ahireta, zagrobnog života, a zatim vječnog boravka, da li u džahennemu, da nas Allah sačuva njega, ili u džennetu, za kojeg molimo Allah, te barke vetala, da nas u njega uvede. Drugi razlog zbog kojeg Allah te bareke ve taala dao da muslimani prođu kroz ovakva iskušenja jeste da ih se testira, da ih se testira, da ih se testira kako bi se vidjelo ko je licemjer, a ko je istinski vjernik. Jer kada čovjeka staviš na iskušenje, tek onda je li testiraš njegovu vjeru. A hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kaže Allah te baraka ve ta'ala s prva sure El Ankebut, zar misle ljudi da će nakon što kažu vjerujemo biti ostavljeni da i mi nećemo u iskušenje dovoditi, Dakle, mi ćemo ih iskušavati, mi ćemo davati da prolaze kroz razne iskušenja na Dunjaluku, iskušenja kroz koje je pošao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i njegovi ashabi. Neki od njegovih ashaba bi mu prišli i kazali, ja Rasulallah, Allahu poslaniće, mi ne možemo više da trpimo ove tor ova, tor ova tortura, ova mučenja. Allahu poslaniće, dovi Allahu da nas spasi ovoga. Pa bi onda Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kazao, tako mi Allaha prije vas su bili ljudi, govori o prijašnjim umetima, govori od onima koji su prošli kroz iskušenja i prije muslimana, jeli u Mekke, prije su vas bili ljudi koji su bili još žešće mučeni od vas. Jednom od njih bi kidali meso dok je živ sa njegovih kostiju, jednog od njih bi stavili i zakopali do pasa u zemlju, a zatim bi uzeli pilu i prelazali ga na pola. Takva su iskušenja prolazili oni prije vas, ali vi ste oni koji požuruju tako mi Allaha, Allah će upotpuniti ovu stvar do te mjere da će na arabijskom poluotoku zavladati mir i da će na arabijskom poluotoku zavladati sigurnost do te mjere da će žena putovati iz Hadrameuta do Sane, neće se bojati ničeg osim vuka za svoje stado i gospodara svjetova, gospodara svjetova naravno. Dakle, iskušenja su svojevrsni test, pa su tako i ove torture i ova mučenja kroz koju su prošli ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, upravo, upravo to. njihova iskušenja, odnosno iskušenja ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem zajedno sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem direktni su dokaz da su oni bolji od nas. Odnosno da je ta generacija, generacija ashaba, odnosno ta generacija prvih muslimana u Mekki da su bolji od nas jer su oni podnijeli daleko veća i daleko teža iskušenja. Muslimani koji žive danas e, ne, ne pate se, muslimani koji žive danas nisu, ne, ne bivaju izloženi torturama i mučenjima na način na koji su to podnijeli prvi muslimani. Upravo zbog ovo kažemo da su oni daleko bolji od nas, šta više da su oni najbolja generacija ljudi koja je ikad živjela na, ovoj, na ovom dunjaluku. I zadnja stvar koju Ulema nam navodi i spominje jeste da je njihova žrtva nam može poslužiti kao primjer da budemo ustranji. Dakle, da ti i ja budemo ustranji ako prođemo kroz neko iskušenje na ovome svijetu. Jer gospodar svjetova nikog od nas neće ostaviti bez iskušenja, ali je osnova da kada vjernika snađu neka iskušenja, da se on pomiri s tim iskušenjem i da zna da je gospodar svjetova taj koji mu želi hajr i koji mu želi dobro. Pa tako kada te snađu neka iskušenja u tvom životu, prisjeti se prvi drugih eh, muslimana. Prisjeti se Hababinu Arata, prisjeti se čovjeka kojeg je njegova vlasnica žigosala užarenim željezom na leđa, njegova od kojim su se stvorile velike, ogromne rane. Prisjeti se Hababinu Arat, prisjeti se Bilal el-Habešija, Bilal el-Habeši koji je ležao na vrelom užarenom pjesku, a u Umeje ibn Halef mu stavi veliki kamen na njegova prsa, a on i dalje ne posustaje. Tako da kada tebe i mene snažu neka dunjalučka iskušenja, na nama je da se sjetimo ovih muslimana koji su u prvom vremenu Islama podnijeli ovaj teški teret da bi ja i ti danas mogli da uživamo u plodovima ove, ove vjere. Zato nikako ne smijemo sebi dozvoliti da zaboravimo ova njihova, ovu njihovu žrtvu za islam i da ja i ti nastojimo da žrtvujemo isto tako nešto. U današnjem vremenu ja i ti možemo žrtvovati svoje vrijeme, možemo se potruti da nešto naučimo kako život životu Allah poslani poslanika sallallahu alejhi ve sellem tako i nekim drugim stvarima, kako da koristimo sebi, ali da koristimo društvo i zajednicu u kojem ti i ja živimo. Jer musliman je upravo to, gdje god da živi, on je koristan za svoju porodicu i koristan je za svoje, za svoje društvo. Dakle, to je ta prva generacija, prva skupina ashaba i to su ta mučenje, to ture kroz koji su oni prošli. Naravno, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada se broj muslimana, da tako kažem, malo povećao, u prvim godinama Islama, bilo je neophodno da se okupljaju na određenom mjestu. Pa je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam odabrao kuću al Arkama ibn al Arkama, poznati Arkamov dom. Mi ćemo inšal imati jednu zasebnu emisiju o Arkamovom domu, ali danas ukratko samo zašto je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam odlučio se na Arkamov dom. Naime, Arkam ibn al Arkam bio je uglednik iz plemena Kureš, ali iz pod ogranka Benu Mahzum. A Benu Mahzum i Benu Hašim su bila dva rivalska plemena. Dva rivalska plemena koja jedno drugo nisu baš simpatisala. Pa je tako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odabrao njega da se u njegovoj kući okupljaju jer nikada niko ne bi ni posumnio da bi upravo jedan iz Benu Hašima, a to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, odabrao nekog iz plemena Benu Mahzum da sa njim sjeli u njegovoj kući. Druga stvar jeste da je Erkam ibn Erkam jedan od prvih konvertita u islam. Ulema ga spominje u prvih deset muslimana koji su primili islam, pa je iz tog razloga Erkam čovjek od povjerenja i osoba koju se može vjerovati. Kada je imao nekih 18 ili 19 godina, tako je bio mladić, e, njegov otac je preselio i Erkam je dobio kuću u nasljedstvo. Vjerovatno je ta kuća bila poveća, velika kuća, jel, obzirom da je mogla da primi poveći broj muslimana, njih 20, 30, pa čak i do, i do 40. Jel. Erkam nije obznanio svoj islam. Dakle, nije obznanio ljudima da je musliman, pa je samim tim e, njegova e, kuća bila pogodna za utočište jeli, prvih, prvih muslimana. Isto tako, njegova kuća je bila iza brda Safa. Odnosno, bila je u centru Meke, A činjenica da je u centru Meke, govori nam sljedeće, vrlo lahko se muslimani mogu okupiti u toj kući i vrlo lahko, inša Allah, mogu da udjeli, prođu neopaženo od slane premena Kureša. Da je kojim slučajem ta kuća bila izdvojena negdje na periferiji, svi bi vidjeli jeli, muslimane koji idu tamo pa bi ih spriječili. Tako da su ovo neki od poteza Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegov jeli, strateški izbor, njegova mudrost bila je takva da upravo odabere ovu kuću, kuću Erkama ibnul Erkama, u kojoj će se ovi muslimani okupljati. E, naravno, torture i mučenja muslimanima nisu prestali. E, život u Mekije je postao sve teži i teži i nepodnošljiviji za njih do te mjere da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam odlučio se da svojima sahabima kaže da se isele u Abesiniju odnosno da se desi prva hijđra u Abesiniju, a to je bilo u petoj godini po poslanstvu. Dakle, ovo je četvrta, peta godina po poslanstvu od onoga momenta kada je Muhammed s.a.v. primio prvu objavu. Torture i mučenja da muslimanima su se povećali, pa je Muhammed s.a.v. dozvolio muslimanima da se isele u Abesiniju. Prvu hidru iz Mekke u Abesiniju učinilo je 15 ljudi. 15 ljudi, od toga 11 e, muškaraca i 4 žene. Među njima su bili Abdurrahman ibn Auf, zatim Uthman ibn Affan sa, če, sa suprugom svojom Rukaja bint Muhammed, ona je čirka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, zatim Ebu Seleme, Ummu Seleme i tako dalje. Amir ibn Rabija i njegova supruga Leila bile su jedni od onih koji su bili u ovih 15 ljudi koji su učinili hijđru. Pa je supruga od Amr ibn Rabije dok je spremala poprtinu na svoju devu, pored nje je prošao Omer ibn Hatab. Pa je on pitao jel, kud vi idete, odnosno kud se spremate, vidjevši da ona sprema jel, e, e, tovar na, na svoju devu, pa je ona kazala, jel, nako revoltirana sve je ovo zbog tebe. Pa je onda Omer ibn Hatab upitao, a zašto? Pa ona kazala, tako i tako mi se selimo u Abesiniju, selimo se iz Mekke. A onda Omer ibn Hatab pokazao dozu osjećanja. Pa ju je kazao, zar je stvar otišla toliko daleko, jel, zar je stvar otišla toliko daleko da morate čak i da se iselite iz Meke, nije mogo da vjeruje, a onda ju je proučio dovu. Omer ibn Hatab još uvijek nije primio islam. Pa je kazao, neka Allah bude sa vama, odnosno neka vam Allah olakša. Kada se Amr ibn Rabija vratio u kući, njegova supruga Leila kazala mu je šta se desilo. A onda je Amr ibn Rabija kazao, tako mi Allaha, zar misliš da će Omer biti milostiv prema nama, Jer zamisliš da će Omer primiti islam čak, tako mi Allah prije će magarci njegovog oca primiti islam nego što će Omer ući u ovu vjeru. Subhanallah. Takvo su mišljenje prvi muslimani imali Omer ibn Hatabu. Zbog njegovih napada, zbog njegovih udara na muslimane, mislili su da taj čovjek nikada neće ući u islam. Međutim, uputaju je Allahovim tebareke wa ta'ala rukama. Allah je taj koji upućuje na pravi put onoga koga hoće. Zato danas ti kad vidiš nekog čovjeka za kojeg možda pomisliš da ga Allah nikad neće uputit, znaj dobro da je Allah taj koji upućuje ljude na pravi put. On je taj koji je srce Omer ibn Hataba umekšao pa ga na istinu uputio. Isti taj gospodar kadar je da uputi svakog onoga danas koji je daleko od istine. Na nama je samo da pokušamo da tim ljudima koji su daleko od istine na najljepši mogući način dostavimo ovu istinu. Kazivanje u Muhammedu sallallahu alaihi wasallam jedan je od načina da se ljudima pojasni veličanstvena poruka, veličanstvena poruka Islama. U jednoj od prošlih emisija kazivali smo o tome kroz kakve su sve torture i mučenja muslimani u Mekki prolazili. Dakle, u onom prvom početnom stadiju kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam javno obznanio svoj poziv u islam, muslimani su podvrgavani raznim torturama i raznim mučenjima. Čak ni poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije bio pošteđen tih tortura i mučenja. Kada su se ta, te torture i ta mučenja umnogostručila i kada je život muslimanima u Mekki postao izuzetno težan, težak, tada je Muhammed sallallahu alaihi wa sellem skupini muslimana odobrio da se isele u Abesiniju. I bila je to prva hijra u islamu, a to je hijra u Abesiniju. Kazao im je da u Abesiniji vlada čovjek koji je pravedan i koji, nik i koji nikome zulum ne čini. U toj prvoj skupini muslimana koji su učinili hijđru bilo je 15 ljudi, odnosno 11 muškaraca i 4 žene. Među njima bio je Osman ibn Affan sa svojom suprugom Rukajom, a to je bila kćerka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Njih 15 zaputilo se put Abesinije i dole su našli svoje utočište. Dole su našli utočište da slobodno ispovijedaju svoju vjeru, a kralj Neđašija, to je bila njegova titula, a zvao se Ashume nije im činio nepravdu, nije im činio zulum i njima je bilo dozvoljeno da ispovijedaju vjeru u jednog gospodara. Međutim, po dolasku u Abesiniju proširila se jedna glasina koja je doprla do njih u Abesiniju, a to je da je pleme Kurejiš u stvari prihvatilo i primilo islam. Pa kada su muslimani čuli da je pleme Kurejiš prihvatilo islam, a da su oni u izgnanstvu, odlučili su da se vrate u Meku. Jer život tada u izgnanstvu, odnosno muhađirima, bio izuzetno težak. Naime, oni nisu praktikovali putovanja i nisu praktikovali selitbe. Tako da je njima izuzetno teško bilo da napuste Meku, da napuste tu rodnu grudu i da se preseli u Abesiniju, u zemlju gdje vlada vladar drugi, gdje vlada, gdje se govori jezikom kojeg oni ne razumiju, gdje vladaju drugi oči i drugi običaj. Tako da kada su čuli vijest, odnosno glasinu, da je pleme Kurejiš primilo i prihvatilo islam, ova skupina muslima muslimana odlučila je da se vrati u Meku. Kada su napustili Abesiniju i prešli e, Crveno more i došli u Đudu i zaputili se prema Mekki, susreli su neke ljude, pa su ih upitali da li je istina da je pleme Kurejiš primilo islam, pa su im oni kazali ne, to nije istina. Ovo nas zanima, šta se u stvari desilo da se proširi ta glasina da je pleme Kurejiš primilo islam. Naime, u Mekki Muhammed sallallahu alaihi wa sellem jedne prilike dok je stajao pored Kaabe, učio je suru Neđm. Učio je suru koja ima veličanstveno i posebno značenje i kada je došao do ajeta u kojima Allah govori فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا ili učinite seđdu Allahu i njega obožavajte, tada su muslimani koji su čuli Muhammeda sallallahu alaihi wa sellem pali ničice na tle. Čak su i ostali nevjernici, mušrici Meke, spustili svoje glave na tle i svi su učinili seđdu. Odnosno, oni su bili nevjerovatno fascinirani koranskim izrazom. Da su bili zabezeknuti slučajući Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kako uči Allahov govor. Pa kada su čuli riječi gospodara svjetova fasđudu lillah, učinite seđdu Allahu, oni su upravo to i učinili. Učinili su seđdu gospodaru svjetova, a veli ibn Mugire podigao je malo prašine sa tla, stavio tu prašinu na svoje čelo i kazao ovo je dovoljno za mene. I upravo ova glasina se proširila. Mislili su ljudi da se u stvari pleme Kureš primilo islam i zato je ta glasina došla do Abesinije, pa su upravo zbog ovoga ljudi se vratili za Abesiniju u Meku. No kad su došli pred samu Meku, dočekali ih ova tužna vijest, a to je da se stanje u Meki uopće nije promijenilo i da je jeli, boravak u Meki i dalje isti. Odnosno da su torture i mučenja nastavljene i da je sve u stvari onako kako je bilo i prije. Prije samog odlaska na, na prvu hijđu Abesiniju, nekolicina muslimana, jeli, zanimaju nas četvorica halifa, da kažemo, Osman ibn Afan, njega smo već spomenuli, kazali da je on otišao i učinio hijđu. Ali ibn Abi Talib je bio tad dječak, on je ostao sa poslanikom, sallallahu alihi wasallam. Umar ibn Hatab, on još uvijek nije ni primio islam, tako da nije ni učinio hijđu. E, Ebu Bakr, šta je bilo sa Ebu Bakr Esidik? Naime, Ebu Bakr Esidik učini, odlučio je da učini hijđu sa prvom skupinom muslimana u Abesiniju. Međutim, kad su bili na putu od Meke ka Đudi i kada su došli pred samu Đudu, e, susreli su jednog poglavara iz plemena e, koji se zvao Ibnu Devine. Taj čovjek je bio u bliskim kontaktima sa Ebu Bekrom. Ovaj čovjek je bio trgovac, Ebu Bekr je bio trgovac, pa su oni bili prijatelji. Pa kada ih je upitao kuda idu i rekli su mu, on je kazao o Ebu Bekr, o Ebu Bekre, ti ne priliči da čovjek poput tebe bježi iz svog rodnog mjesta. I ja ću se zauzeti za tebe kod plemena Kurejš da te oni ostave na miru, odnosno ja ću ti dati svoju zaštitu. Pa je Ibnu Devine vratio se sa Ebu Bekrom u Meku i stao kod Kaabe i zatražio da se udovolji njegovoj molbi. Odnosno, zatražio od plemena Kurejš da udovolji njegovoj molbi da se Ebu Bekru da zaštita. Pa je pleme Kurejš pristalo na to pod jednim uslovom. A uslov je bio da Ebu Bekr ne smije javno da klanja namazi i uči Kur'an kraj Kaabe. Abu Bakr je pristao na ovaj uvjet jer su oni kazali ima što pravo da radiš u svojoj kući jel, privatno u svojoj kući, možeš da klanjaš i učiš Kur'an koliko hoćeš. Ali kod Kabe to ti zabranjujemo. Pa je Abu Bakr pristo na to, Ibnu Degine garantovao za njega, a onda je Abu Bakr se povukao u svoje odaje, a zatim napravio jednu posebnu sobicu koja je bila uz njegovu kuću, koja nije imala jeli, nikakvih e, e krova i prozora posebnih, Tako da je glas, kada bi Ebu Bekr stao u tu svoju sobicu, razlijevao se ulicama Meke. Imajmo obzira da je Meka u taj vakat jeli, malo naselje, naselje u, kojima, naselje u kojim živi nekih možda hiljadu ili malo više stanovnika, tako da kada osoba pogotovo u noćnim ili jutarnjim satima glasno uči Kur'an, taj glas se razliježe jeli, cijelom Mekom. Ebu Bekr je ispoštovao njih, u svojoj kući obavljao molitvu, ali je Koran učio na glas, tako da je taj Koran dopirao do ušiju ljudi, a upravo je ovo bio razlog da mu oni to i zabrani. Jel? Pa se narod okupljao kod kuće Ebu Bekrove da sluša kako Ebu Bekr uči Koran. A Ajš radijallahu ta'ala anha nam spominje da je Ebu Bekr bio čovjek koji je kad bi učio Koran plakao. Samo Allah zna kako je glas imao Ebu Bekar, kakav je, kakav je mekam imao Ebu Bekar. I dok bi učio Allahov govor, govor koji je legao na njegovo srce, jeli, govor u koji je Ebu Bekar povjerovao svojim srcem, Kurejšu se ovo nije svidjelo. Jer sad narod ponovo sluša i čuje Kur'an i oni idu kod Ibn Degine da zatraže da se Ebu Bekru zabrani i obavljanje molice u njegovoj kući. Pa je Ibnu Devine došao ponovo kod Ebu Bekra i kazao mu, jeli, nudio sam ti, odnosno dao sam ti svoju zaštitu, pa tražim od tebe sad da prestaneš sa ovim što radiš. Tad mu je naravno Ebu Bekr kazao, što se tiče tvoje zaštite, ja ti je vraćam. Odnosno, ne treba mi tvoja zaštita. Meni je dovoljna zaštita gospodara svjetova. Hvala Allahu, on je taj koji će me, jeli, on je taj koji će me zaštititi. Hele, Ebu Bekr je na ovaj način ostao u Mekke, nije učinio hijđru sa, sa ostalim muslimanima. Kazali smo da su ovi ostali muslimani vratili se sad u Meku, ponovo dolaze na ono isto stanje koje je vladalo i prije Hidre. Međutim, prije nego što su napustili Meku, samim izlaskom iz Meke, oni kao da su izgubili boravišnu dozvolu za Meku. Jer je pravilo u tom plemenskom životu, odnosno u tom plemenskom društvu bilo takvo da onaj ko boravi u Meki mora imati određenu ili nečiju zaštitu. Ovi koji su napustili Meku izgubili su tu zaštitu. Sad, kada se ponovo vraćaju u Meku, njima treba ta zaštita. I svaki od njih ponao osob traži ponovo tu zaštitu. Jedan od sahaba, radijallahu ta'ala anhu, koji je zatražio zaštitu od Velida ibn Mugire, bio je čovjek po imenu Osman ibn Mad'un. Osman ibn Mad'un, kada je došao pred Meku, poslao je pismo, odnosno izaslanika, Velid ibn Mugiri, tražeći od njega da ga zaštiti. Pa je Velid ibn Mugire izašao kod Kabe i kazao ja nudim svoju zaštitu za Uthman ibn Med'una, odnosno on je sad siguran. Pa se Uthman ibn Med'un vratio u Meku pod, pod Ebul Velidovom, odnosno Velid ibn Mugirovom zaštitom. Međutim, kada je ušao u Meku, vidio je da je narod u Meki tlačen ponovo, da muslimani prolaze kroz, teru, kroz ponovo kroz one torture i mučenja, pa mu je to teško palo. Jeli, on ima sigurnost, ali drugi oko njega nemaju tu sigurnost. Pa je otišao kod Velida ibn Mugire i kazao mu, ja želim da ti povučeš svoju zaštitu od mene, odnosno ne želim tvoju zaštitu. Pa kada je Velid ibn Ubegir upitao zašto to, pa je on kazao ovaj razlog. Ne mogu da gledam muslimane kako se pate, a ja imam tvoju zaštitu. Odnosno, hoću da budem isti, isti s njima. Pa je Velid ibn Mughira izašao ponovo kod Kabe i kazao da povlači svoju zaštitu od Osman ibn Mad'una, tako da je Osman ponovo ostao bez zaštite. Allah je dao da je u taj vakat u Mekki boravio jedan od poznatih arapskih pjesnika koji se zvao Lebid. Taj pjesnik je bio jedan od onih koji su napisali mu Allaqat seba ili poznatih sedam epova ili pjesama iz stihova arapske poezije. Taj Lebid je bio tada u Mekki i kada je Osman ibn Mad'un prolazio pored njega, on je kazao jedan od svojih stihova sve osim Allaha je ništavno. To je otprilike prevod tih stihova, pa mu je Osmanivnu Med'un kazao da, istinu si kazao. To što si ti kazao, to je tačno. A onda je on dodao, a svaka blagodat će ubrzo nestat. Jeli, svaka blagodat će nestati izgubit se. Pa mu je Osman kazao, to što si rekao nije istina, odnosno slagao si pa se Lebid osjetio uvrijeđenim, pa je kazao plemenu, odnosno onima od Kureša koji su ga tu i doveli, zar se ovako na ovaj način dočekuje gost? da mu se na ovakav način jeli, spočitava nešto, odnosno da mu se dozvoljavaju ovakve vrste upadica i da ga se ulaž, jeli, ugoni, pa su ljudi tad poskočili jeli, i udarili u glavu Othman ibn Bed'una, tako da su mu jeli, nanijeli, nanijeli teške povrede na njegovom, na njegovom licu. Tada mu je došao Velid ibn Mugire i kazao, eto vidiš, jeli, da si ostao pod mojom zaštitom, to ti se ne bi desilo. Isto tako jedan od onih koji su tražili zaštitu, tražili zaštitu u Mekki kada su se vratili bio je Ebu Seleme, to je suprug od Ummu Seleme, a ono ćemo inšala govoriti nekad u nastavku, kada je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem uzme za svoju suprugu. Ebu Seleme je tražio zaštitu od Ebu Taliba, a Ebu Seleme je bio iz plemena Benu Mahzum, a Ebu Džahel je iz plemena Benu Mahzum pa mu je to teško palo. Jeli, kako to da neko ko je moj saplemenik traži zaštitu od nekoga koje je iz plemena Benu Hašim, od Ebu Taliba? Pa su se njih dvojica jeli, sporiječili i došli do svađe i do sukoba Ebu Džahel i Ebu Talib zbog ove zaštite za Ebu Selemu, a onda je niko drugi do Ebu Leheb ustao u zaštitu svoga brata Ebu Taliba. Ovo nije bila zaštita iz iz njegove e, muslimanske bratske ljubavi, on nije bio musliman, nego je bila zaštita brata muslimana je li zbog tog plemenskog osjećaja kojeg su oni imali je li kojeg su oni imali kod sebe Muslimani ostali koji nisu uspjeli naći zaštitu u Mekki, oni su naravno nastavljeni biti jeli, to terorisani i mučeni i oni su tada vidjeli da nema drugog izlaza za njih u Mekki nego da se ponovo isele u Abesiniju. Dakle, odlučili su nakon kratkog boravka od par hefti u Mekki da moraju ponovo da se isele u Abesiniju. O toj skupini muslimana koja se ponovo iselila u Abesiniju, ko je bio njihov vođa i šta se desilo u Abesiniju, Dakle, govorimo o prvoj i drugoj se seobi muslimana u Abesiniju. Nakon što su se vratili iz, Mek, iz Abesinije u Meku, prva skupina muslimana, i nakon što su vidjeli da je u Mekke stanje izuzetno teško, odličili su da se vrate ponovo u Abesiniju. Međutim, taj njihov boravak u Mekke i njihov razgovor sa svojim prijateljima koji su sada u Mekki udobrovoljio je veliku skupinu muslimana, jer sada su oni došli za Besinje. Oni su vidjeli kakvo je stanje dole i u Mekki su proširili priču da je dole izuzetno lijepo, da su lijepo dočekani, da ih niko ne vrijeđa, da ih niko ne maltretira, da imaju smještaj, da imaju hranu i da dole u stvari na miru ispovjedaju svoju vjeru. I Upravo je ova stvar potakla mnoge muslimane da se odluče na hidru. Tako da je druga hidra muslimana u Abesinju bila zaista obimnija, odnosno navodi se u predajama da je oko 80 ljudi ovaj put. Imaj na umu da je prvi put njih 15 samo otišlo u Abesinju. Neki od njih su se vratili, neki su ostali dole kao Osman ibn Afan. Ovaj put 80 ljudi, muškaraca i žena, odlučuje se da napusti Meku i da idu jeli, u Abesiniju. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam im odobrava ovaj njihov put, odnosno dozvoljava im da idu i da učine hijđu u Abesinju, a za njihovog vođu poglavara postavlja Džafara ibn Abi Taliba. Džafar ibn Abi Talib je sin Ebu Talibov, a brat Ali ibn Abi Taliba. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mnogo je volio ovog čovjeka Mekka, pa ga je iz tog razloga jeli, postavio za njihovog vođu, a poslije ćemo vidjeti da je upravo Džaferov izbor bio pravi izbor, jer je Džafer postupio baš onako kako bi trebao da postupi jedan, jedan vođa. Pa kada je ta skupina muslimana napustila Meku, to se u Mekki i tekako osjetilo. Obzirom na broj stanovnika u Mekki tada, kada 80 ljudi napusti jedan tako mali gradić, to se primijeti i osjeti, pa se pleme Kurejš prepalo. Odnosno, oni su odlučili tad da pošalju dva izaslanika u Abesiniju kako bi pregovarali sa abesinskim kraljem da se ti ljudi vrate u Meku. Jer su se bojali šta će drugi Arapi kazat kada čuju da je 80 ljudi napustilo Meku, odnosno svoju rodnu grudu. Tada nam Ummu Seleme nam pripovijeda i kaže, a kada smo došli kod kralja ili Abesiniju, fino smo dočekani, nismo bili vrijeđani, napadani i mi smo u Rahatluku ispovijedali svoju vjeru. A onda je Kurejš čuo za to. Pa su poslali dva jaka čovjeka. Kada kaže jaka čovjeka, misli da su poslali nekog koji u stanju da pregovara, odnosno poslali su diplomatu kojeg su oni imali tad, a riječ je o Amr ibn al-Asu. Amr ibn al-As tada nije bio musliman, odnosno bio je mušrik, nevjernik, Kurejš je njega upravo odabrao da ide kod Neđašije, da pregovara sa njim kako bi se ova skupina muslimana vratila u Meku. Kada je Amr ibn al-As došao u Abesiniju, prvu stvar koju radio jeste da je posjetio sve one ministre koji su bili na dvoru kod kralja Ashumi, odnosno Neđašije. To nam pripovjeda Ummu Seleme i kaže Amr ibn al-As je sa sobom donio skupocijene hedije. Mahom su to bile kože, koje su Mekelije štavile i bili su poznati po tome, odnosno prodaje tih svojih skupocijenih e, kvalitetnih koža. Pa je Amr ibn al-As donio takve hedije kralju Neđaši, jeli, Ashumi, i prvo što je uradio, posjetio njegove, posjetio njegove ministre, u stvari on je njih podmitio na ovaj način. Kazao im je sljedeće, sutra kad se sastanemo sa kraljem, ja želim od vas da se prisjetite ovih hedija koje sam vam dao i da stanete uz mene. Pa mu je sutra zakazan sastanak, odnosno prijem kod kralja Abesinije, Neđašije, pa kada je Amr ibn al-As izašao pred njega, ponudio mu je hedije koje je donio. A u taj vakat to je bio i običaj i pravilo da kada se dolazi u zjaret u te državničke posjete tada, da se sa sobom donesu i te kvalitetne skupocijene hedije i Amr ibn al-As je upravo to i uradio. A onda je kazao razlog svog dolaska. Kazao je kralj Abesinije, Neđaši, ja sam došao ovdje zbog skupine maloumnika iz mog naroda koji su pobjegli od nas, napustili su našu vjeru, a nisu prihvatili tvoju vjeru, došli su ovdje kod tebe, jeli, želeći da ga zastraše ovim riječima. To je skupina radikalnih mladića koji su došli, pobjegli od nas, napustili našu vjeru, nisu prihvatili tvoju vjeru, nego su došli ovdje na tvoju teritoriju da rovare i da nešto pokušaju napraviti iznutra. Odnosno, ovo je u stvari jedan politički, diplomatski govor koji Amr ibn al-As radi s ciljem, sa svrhom da zastraši Neđašiju kako bi on pristao upravo na to da ih vrati. I onda mu u konačnici kaže razlog mog dolaska ovdje jeste želim da se ta skupina muslimana vrati sa nama u Meku. Odnosno da ih nama ti predaš. Neđašija je opisan rečima Muhammeda sallallahu alihi wasallam kao pravedan vladar, kao čovjek koji drži do pravde i upravo je takav i bio. Kazao je Amr ibn al-Asu, tako mi Allaha, jeli, oni su vjerovali gospodara svjetova, tako mi Allaha, ja ih neću tebi predati sve dok ne čujem razloge zbog kojih su oni došli kod mene jeli, i sve dok ne čujem njihovu stranu priči. Jeli. A ovo je pravda upravo nalaže da čovjek nikada ne sudi na osnovu riječi jednog insana, nego da posluša i drugu stranu šta ima kazat, pa da on da jeli donese svoju presudu. I upravo je to uradio Neđašija. Naime, poslao je po ovu skupinu muslimana koje je predvodio Džafar ibn Abi Talib i kada su oni čuli da ih upravo vladar zove na dvor, prestrašili su se. Oni su osjetili dozu straha kod sebe jer nisu znali kako da nastupe, nisu znali šta da mu kažu. Ovo je prvi susret njihov sa, sa tim vladarom i sada ih on zove znajući da je Amr ibn al-As tu i da traži njihovo jel, izručenje. Pa ih je Džafar ibn Abi Talib smirio i kazao im je mi ćemo ukazati samo istinu i ništa osim istine kazat ćemo ono o čemu nas je podučio naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Odnosno, nema ničega da se bojimo, da se plašimo, jer smo mi na istini. A inače je pravilo tako da kada čovjek propagira istinu i govori ono u što je čvrsto ubijeđeno, da drugi ljudi to poštuju, pa makar i oni ne vjerovali u ono u što on vjeruje. Pa je sutra zakazan ponovo prijem kod vladara Abesinije i kada su ulazili u njegove odaje na njegov dvor, prvi je išao Amr ibn al-As. Pravilo je bilo da kada ulaziš kod kralja tada, da mu se eli, nakloniš. Pa je upravo Amr ibn al-As to uradio, poklonio se kralju Abesinije, odnosno pred njim, jeli, pred njim se naklonio. Džafar ibn Abi Talib je bio iza njega. Džafar to nije uradio. Džafar to nije uradio, pa kada je ušao ponosno sa glavom jeli, uzdignutom gore, ministri koji su bili sa strane jeli, na kraljevom dvoru kazali smo, jel, teško se tebi spusti svoju glavu pred, pred kraljem. Pa je on odgovorio ne. Mi padamo ničice, odnosno naklon kod nas muslimana, isključivo pred gospodarom svjetova. Mi se ljudima nikad nećemo nakloniti. Pa je ovo odma zaintrigiralo Neđašiju. Pa mu je kazao, jeli, a kakva je to vaša nova vjera s kojom ste došli? Čuo sam da ste napustili staru vjeru, a novu vjeru nikakvu niste, jeli, moju vjeru, odnosno vjere koji su već tu u kršćanstvo i tako da je niste prihvatili, nego ste došli sa nečim novim pa mi kaži kakva je to vaša, vaša nova vjera. Govor koji mu je održao Džafer Rabi Talib jeste jedan kratki monolog od možda par minuta, ali je to govor koji je došao iz srca jednog muslimana. Pa je Džafer Rabi Talib mu kazao, jeli, o vaša visosti, mi smo bili pagani, mi smo bili mušrici, ljudi koji su vjerovali u idole, u mnoštvo bogova. Bili smo razvratni, činili smo zinalog, nisu se znala podlana kod nas pravila, krali smo, vrijeđali smo, nismo održavali rodbinske veze, kidali smo te rodbinske veze. Drugom jednim riječu, jeli, mi smo bili narod koji je bio daleko, daleko od pravih moralnih principa. A zatim nam je Allah poslao poslanika. Jednog od nas, dakle čovjeka koji je došao iz naših redova, čovjeka koji smo mi znali od malena, čovjeka koji je bio poznat po tome da nikada nije slagao niti jednu jedinu riječ, pa je on došao da nas poziva u vjerovanju jednog Boga. Da obožavamo samo Allaha te barke ve ta'ala i da mu širk ne činimo. Da održavamo rodbinske veze, da budemo pravedni, da uvijek govorimo istinu, I upravo je to ono s čime je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i mi smo to prihvatili. Ali je naš narod, misleći na plema Kurejš, oni su nas grubo odbacili, oni su nas napadali, oni su nas vrijeđali, oni su nas maltretirali, pa smo upravo iz tog razloga mi pobjegli od njih jer smo čuli vaša visosti, da ste vi pravedan čovjek i da u vašoj zemlji ovdje nikome se nepravda ne čini i da svako ima pravo da obožava svoga gospodara onako kako on to hoće. Ovo je bio otprilike sažetak govora kojeg je Džafar ibn Abi Talib kazao pred vladarem ili pred, pred Neđašijom, a ovaj govor je dirnuo, dirnuo samog kralja koji je tada zatražio od Džafara da mu nešto prouči od te objave s kojom je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa ga je upitao, a imaš li ti nešto od Allahovog govora da možeš da mi jeli proučiš? A tada je Džafer ibn Abi Talib odabrao da pred njim prouči suru Merjem, odnosno da prouči e, s prva sure Merjem određeni broj ajeta odabir sure nije bio slučajan zasigurno. Džafer Veli Talib odabrao je suru koja upravo govori o Merjemi, ženi koju kršćani poštuju, ženi koja je dala, odnosno rodila Isa alihi selam Isusa u koje kršćani također vjeruju, tako da je Džafer Veli Talib pred njim zaučio suru Merjem. Samo možemo zamisliti kako kada se razlijegao njegov glas po tom dvoru kod Neđašije, kakav je bio osjećaj da, da ljudi koji prvi put čuju govor gospodara svjetova, ljudi koji čuju riječi Allaha tabaraka wa ta'ala, istinu i samu istinu. Došlo je u predaji da je nekolcina njih plakala, da su se suze jeli skotrljali na lice samog neđašije kada je čuo govor gospodara svjetova, a onda kada je Džafer završio, on mu je kazao, tako mi Allaha. Ono s čime je došao Musa i ono s čime je došao Isa i ovaj govor upravo dolaze sa istog izvora. Jeli? izvor im je jedan, vrelo je jedno, odnosno objava je od gospodara, od gospodara svjetova. A zatim je kazao Amr ibn al-Asu, ja ti ove ljude ne mogu predat, odnosno ja ti ih neću predat. Amr ibn al-As, kada su izlazili i napuštali e, dvor, kazao je, ja imam u rukavu jeli, još jednu stvar. A to je, pokušat ćemo još jednu. Jeli, stvar nije završena. Pa su sutradan ponovo došli kod Neđašije i tražili, odnosno kazali mu sljedeće. Džafer i njegova skupina, oni u stvari propagiraju blasfemiju u pogledu onoga koga vi obožavate. A bilo je poznato da su kršćani tada jeli, smatrali, a i danas velika skupina kršćana, da je Isus, odnosno Isa ali selam, sin Boži. Oni, kaže vam, to negiraju, odnosno to je blasfemija. Pa je Neđašija pozvao Džafar ibn Abi Taliba ponovo na dvor i upitao ga to pitanje. Da li je istina da vi negirate da je Isus Isa sin Boži? Pa mu je tada Džafar proučio ajete iz sure Merijem ponovo, ajete u kojima Allah te baraka wa ta'ala govori da je Isa Allahu poslanik, da je Isa ruhu min, jeli da je Allah, kelimetullah, elkaha ila Merijem, da je to riječ koju je Allah te barka ta'ala stvorio Isa u utrobi Merijeme, da je ona nevina začela to dijete i rodila ga, da je on bio Allahov poslanik i Allahov rob i ništa više od toga. Ove riječi svidilo se za Neđaši, svidilo se vladaru Abesinije koji će poslije postati musliman i primiti islam pružio je zaštitu prvoj skupini muslimana, uživali su sva prava koja imaju. Neđaša je poslije preselio kao musliman. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je dobio objavu u Mekki, odnosno Melek Džibril mu je donio vijest da je kralj Neđašija preselio. Tada mu je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam klanjao dženazu u odsutnosti. Ali naš kralj, odnosno kralj Neđašija, mi ga smatramo dobrim, pravednim vjernikom muslimanom, čovjekom koji je dao utočište prvoj zajednici muslimana koja će ostati u abesiju Abasini sve do hijdre prave u Medinu. O onome šta se desilo nakon ovoga i situacijama koje su vladale u, u Mekki. U prošloj emisiji govorili smo o drugoj Hidri u Abesiniju, o skupini muslimana koja se iselila iz svog rodnog mjesta Mekke u daleku Abesiniju u zemlju u kojoj je vladao pravedni vladar Neđašija koji im je pružio utočište i kao što kaže Ummu Seleme, to je bila zemlja u kojoj smo mi osjetili rahatluk, zemlja u kojoj smo slobodno obožavali gospodara svjetova i taj njihov boravak u Abesini potrajao je negdje skroz do same Hidrije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam iz Mekke u Medinu, tako da će oni poslije iz Abesinije velika većina njih doći direktno u Medinu kada Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa svojim prijateljem Abu Bekrom učini pravu hidru iz Mekke u Medinu. Ono što je još veoma bitno jeste da u tom prvom periodu, odnosno stadiju pozivanja javnog i tajnog, odnosno privatnog pozivanja ljudi u islam, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam imao jednu specifičnu i posebnu strategiju, a to je da se okupljao zajedno sa svojim ashabima u jednoj od kuća u Mekki, a upravo je ta kuća, kuća Erkama, Ibn Erkama, tako da ćemo danas, inša Allah, govoriti nešto više o Erkamovom domu, odnosno o tom prvom univerzitetu, prvom sveučilju rodilištu, prvoj školi u kojoj je Muhammed sallallahu alaihi wa sellem odgojio onaj nukleus ashaba, ashaba koji će poslije ponijeti na svojim plećima teret islama, ashaba koji će svaki od njih po na osob poslije postati kudva, odnosno primjer i uzor za kojim će se povoditi druge skupine, druge skupine muslimana. Prije samog govora o tome kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nastupao, odnosno kako je i čemu podučavao ashabe u Erkamovom domu, najprije moramo kadati zašto je baš odabran Erkamov dom kao mjesto da kojim će se oni okupljati. Naime, kuća Erkama ibn al-Erkama bila je u centralnom dijelu Mekke, odnosno nalazila se odma iza brda Safa a da je nalazila se negdje na periferiji Meke, ljudi bi vidjeli i primijetili da kada ljudi odlaze van granica Meke, bili bi upadni. Tako da je odabir kuće koja se nalazi u centralnom dijelu Meke, gdje ljudi moraju svakodnevno da idu po svoje potrebe ili kod Kabe, bila je neupadna. Još jedna bitna stvar jeste da je kuća Erkama ibnul Erkama, koju je on naslijedio od svoga oca, pripadala čovjeku koji je bio iz plemena Benu Mahzum. A više puta smo spominjali i u nastavku ćemo spominjati pleme, pleme Benu Mahzum i pleme Benu Hašim. Ta dva rivalska podplemena, plemena Kurejš, nisu se baš voljeli. Jeli. Uvijek je vladalo rivalstvo između njih, tako da nikada nisi mogao naći da je neko iz plemena Benu Mahzum, naravno govorimo za period džahilijeta, prije islama, imao neke posebne čvrste odnose sa nekim iz plemena Benu Hašim. Erkam ibn Erkam je bio iz plemena Benu Mahzum, dok je Muhammed sallallahu alaihi wasallam iz plemena Benu Hašim. Tako da je bilo kod njih nezamislivo da neko ko je Mahzumija pomaže nekome ko je Hašimija. Tako da je iz tog razloga Erkamova kuća bila posebno utočište ili tajno skriveno utočište. Isto tako Erkam ibn Erkam krio je svoj islam. Tako je došlo u nekim predajama. Da on nije javno objavio, obna, obznanio svoju pripadnost Allahovoj te bareke wa ta'ala vjeri, tako da ljudi u stvari nisu sumnjali, nisu sumnjali na njega. Sve su ovo neki od razloga zbog koje je Muhammed sallallahu alihi wasallam upravo zbog ovoga jeli, odabrao da okupljalište njega i njegovih ashaba bude u kući Arkama ibnul Arkama. U toj prvom, u tom prvom sveučilištu, odnosno prvom univerzitetu u islamu, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem će sada podizati novu generaciju muslimana. Onako kako oni pristižu i ulaze u vjeru, tako i oni brojim se povećava. Međutim, njihov broj je par desetina muslimana. je U tih prvih nekoliko godina imamo samo jednu malu skupinu muslimana, ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne obraća pažnju na brojn na brojnost ljudi, nego obraća pažnju na kvalitet onih koji se nalaze pred njim. Tako da se on u stvari koncentriše na to da što bolje odgoji tu generaciju muslimana, a obzirom da je on bio onaj koji je odgojio njegov gospodar Allah te barek ve taala preko meleka Džibrila uz časni Kur'an i objavu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bez premca bio je najbolji i najsavršeniji odgajatelj čovjek koji je ikada kročio ovom planetom. Koje su to odlike prve skupine muslimana koja se otkupljala u kući Erkamovoj? Jedna od prvih i najbitnijih stvari koja se vezuje za ovu skupinu jeste njihov potpuni odaziv objavi. Dakle, potpuni odaziv objavi i bespogovorna pokornost i nedavanje prednosti ničemu drugom nad objavom. Dakle, njihov potpuni odaziv Allahom te barake wa ta'ala govor čistota njihovih srca. Dakle, njihova srca, kao što kaže Abdullah ibn Mesud, bila su najčišća srca. Srca koja su prvi ma povjerovala Allah, tabaraka wa ta'ala. Ta njihova čista srca upijala su objavu koju Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dobivao preko meleka, preko meleka Džibrila. Ono što još bitno jeste da su oni živjeli u tom periodu objave, da su kuranski ajeti dolazili sa povodom ili bez povoda nekad. Vrlo često se znalo desiti da upravo neko od njih bude razlogom da gospodar gospodar svjetova objavi neke ajete, a onda kada Allah objavi neke ajete u pogledu nekog od njih, zaista ti ajeti onda zasigurno drugačije legnu na čovjekovo srce. Jer ako insan zna da je određeni ajet objavljen od gospodara svjetova upravo zbog njegovog slučaja, zasigurno taj ajet će biti poseban u njegovim očima. Kao što je recimo slučaj one majke, odnosno one, one, one sahabike koja je došla Muhammedu sallallahu alihi wasallam i požalila mu se na jedan bračni problem koji ga imala sa svojim suprugom. A onda je gospodar gospodar svjetova objavio, Kad sam je Allahu kao leleti i tuđadilu kefi zauđiha, Allah je čuo govor one koja se sa tobom o svome suprugu jeli, raspravila, odnosno govorila. Tako da su ti ajeti, ajeti koji su dolazili u povodu nekih događaja vezani direkt za ashaba Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam, neminovno ostavljali poseban trag na njihova srca. Dakle, nisu to bili kao što su recimo ajeti koji govore o nek... ajeti koji kada ja i ti čitamo, ajeti koji ne govore direktno o situacijama koje se tiču nas, odnosno naših ličnih života. E, razlika među nas i njih je upravo u tome da su ashabi prolazili kroz određene faze u kojima im je Allah, tebareke Tebarek, ta'ala, objavljivao ajete koji su se ticali njih i upravo zato oni su bespogovorno, jeli, bespogovorno prihvatili tu objavu i nisu ničemu davali prednost nad Allahovim bareke ve ta'ala govorom. Dakle, Kur'an i ništa mimo Kur'ana u prvim godinama objave. Druga stvar koju nam navodi ulema, jeli, kao jedno od odlika tog džemata koji se okupljao pod krovom Erkama ibnul arkama jeste i duboki emotivni uticaj koji je objava, jeli, ostavljala na njih. A to vidimo iz pristupa ashaba Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kako se odnose prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, prema događajima, prema situacijama, prema onima koji ih okružuju. Vidimo da je njihov ono primat koji oni e, e, ono što zauzima najveću porciju njihovog života jeste ibadet Allahu te bareke ve taala, da oni bespogovorno i samo to da su shvatili da je Allah te bareke ve taala taj koji ih je stvorio i da je razlog njihovog bistva na dunjaluku upravo taj. Ma, wama al jinna wal insa illa liya'budun. Ja džine i ljude nisam stvorio osim da mi oni robuju. Njihov strah pred gospodarom svjetova, njihov veličanje Allaha te bareke ve taala, ljubav prema gospodaru svjetova, zatim nada u Allahu te bareke ve taala milost. Sve su ovo neke od stvari kojima su protkani njihovi životi, gdje mi upravo vidimo i čitamo ovo, dakle taj duboki emotivni uticaj koji objava ima na njihova srca. Ibn Mesud nam je kazao, njihova srca su bila posebna, njihova srca su bila čista, a onda se Kur'an jednostavno ulio u ta njihova čista srca, a oni su taj Kur'an manifestovali u vidljiva djela i vidljive radnje. Jedan od razloga koji smo mi spomenuli poodavno nekad u našim emisijama da je gospodar svjetova odabrao Arape iz jednog razloga što njihova srca, odnosno njihovi umovi nisu bili zatrovani e, zapadnjačkom, odnosno tada poznatom grčkom i rimskom filozofijom. Odnosno njima je to bilo nepoznato. Njihova srca su bila čista, tako da je posao Muhammeda sallallahu alihi wasallam s te strane i ole bio olakšan, tako da kada je došao sa koranskim ajetima, bilo mu je jeli, puno lakše da ih objasni ashabima, ashabima i da ih oni tako prihvate. Još jedna veoma bitna stvar jeste ličnost, sama ličnost Muhammeda sallallahu alihi alihi wasallam kao centralne figure oko koje se ashabi okupljaju. Zamisli Muhammeda sallallahu alihi wasallam koji dođe u Erkamov dom, a zatim posjedne sa ashabima Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Oni gledaju njegovo plemenito mubarek lice, a on im izgovara liječi Allaha subhanahu wa ta'ala. On im dođe sa ajetima koje još niko nikada nije čuo. On im kaže Melek Džibril je došao sinoć i donio mi ajete, ajete u kojima Allah te tebareke wa ta'ala govori i kaže i da šemsu kuvir kudrat, wa idha nujumun kadarat, i kada sunce zgasne, i kada sunce svoj sjaj izgubi, i kada zvijezde popadaju, odnosno govori im ajete iz tog mekanskog perioda, ajete u kojima Allah mahom govori o sebi, o svojoj veličini, o onome što će doći poslije smrti, o džennetu, o džehennemu tako da je ličnost Muhameda sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa Allahovim govorom ostavlja jedan poseban, poseban uticaj na sahabe Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. On je bio jedan poseban odgajatelj, odgajatelj koji je odgojio Džibril, odnosno Džibril preko Korana, Do njemu Koran na njegovo srce od gospodara svjetova i upravo je Koran bio glavni, osnovni predmet izučavanja u kući Erkamovoj. Dakle, Koran časni bio je osnovni predmet kojeg su ashabi izučavali pred Muhammedom sallallahu alihi wasallam i Koran im je bio dovoljan. Zbog čega je Koran bio za njih dovoljan? Zato što oni Koran nisu uzimali kao pusto, samo puko znanje, da bi naučili i nahvzali informacije iz njega. Ne, nego su oni Kur'an uzimali kao poruku, kao lijek. A Allah nam je to i kazao u Kur'anu, da je Kur'an lijek za ono što se nalazi u ljudskim prsima, a u stvari misli se na ljudsko srce. Ili da je Koran azimušan, odnosno Koran časni, Koran veličanstveni, lijek za ono što tišti čovjeka u njegovim prsima. Tako da su se ashabi napajali sa ovog čistog i časnog izvora Korana, a onda, onda vidjeli smo da oni kroz svoja djela oni žive taj Kur'an. Dakle, ashabi, Allah poslanika sallallahu alaihi wasallam, oni su ovu vjeru živjeli srcem. Oni su srcem radili za ovu tebarake ta'ala vjeru, dok su generacije koje su došle mahom poslije njih većinom u praksu spovodili samo ono tjelesno, a rijetki među njima oni kojima se Allah tebarake ta'ala smilovo da su se srcem unijeli ono što treba da radi. Da radi. Jer pokornost srčana, odnosno pokornost srcem jeste ono pravo što se traži od, od, od roba pred gospodarom svjetova, da insan straho veliča Allah tebarake ta'ala, da osjeća tu posebnu dozu straha pred gospodarom svjetova da osjeća ljubav prema Allahu te baraka wa ta'ala, da u isto vrijeme osjeća nadu i milost prema gospodaru svjetova, odnosno nadajući se njegovoj milosti. Ali taj Koran, odnosno posebno taj uticaj mekanskih ajeta na srca ashaba, preporodio je njih i od njih načinio buduće vođe, buduće lidere, ljude koji će za samo nekoliko decenija nakon ovog perioda osvojiti dva velika carstva, veliku moćnu Perziju na istoku i veliko moćno Bizansko-Rimsko carstvo jeli, na, na zapadu, odnosno na sjeverozapadu. Tako da su ashabi, iako ih je bilo malo, zaista napravili ono nešto što je veličanstveno koje su to osobine koje su ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem imali pri sebi kako ih Kur'an opisuje a upravo smo govorili o Arkamovom domu, odnosno o tom prvom univerzitetu u islamu, o mjestu i kući gdje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prvu generaciju muslimana odgajao. Kazali smo da je njihov primarni izvor odnosno vrelost kojih su se napajali, bio Kur'an časni. Odnosno da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam iz svojih plemenitih mubarak usta učio i recitovao njima ajete iz Kur'ana, a da su ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam upijali to znanje i da su na taj način jeli, ugasili svoju žeć za znanjem za ilmom, za objavom od gospodara svjetova, a onda su sve to sprovodili u praksu onako kao što to Allah te bareke wa ta'ala zahtijeva od njih. Iz ovog druženja sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sellem rodila se jedna nastala posebna generacija muslimana, generacija poznata u historiji kao ashabi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem ili drugovi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Tu generaciju gospodar svjetova hvali u Kur'anu. Za tu generaciju Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kazao da je posebna generacija, odnosno da je najbolja generacija ljudi koja je ikada živjela na planeti. Khairul quruni karni, thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Kaže nam plemeniti poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem najbolji najbolji ljudi, odnosno najbolje stoljeće i vrijeme jesu ovo sad, odnosno period u kojem živim ja, zajedno sa svojima sahabima, a zatim oni koji će doći nakon njih i oni koji će doći nakon njih. Stoga je ovo, naravno, uz kuransku potvrdu da je Allah te baraka wa ta'ala zadovoljan sa prvim muslimanima, muhađinima, ensarijama, dakle ashabima. Iz ove riječi Muhameda sallallahu alaihi ve sellem nedvojbeno da su ashabi Muhameda sallallahu alaihi ve sellem najčasni, najplemenitiji i najbolji ljudi ikada u ovom umetu. Ono što nas sad zanima jeste koje su to njihove odlike ili koje su to njihove osobine na kojima ih je odgojio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ove osobine koje ćemo mi spomenuti o sahabe Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam spominjemo ih isključivo iz jednog razloga, a to je da nakon što se podučimo tim osobinama, da te osobine mi primjenimo kod sebe. Kaže gospodar svjetova opisujući ashabe Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u svojoj plemenitoj knjizi واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه a ti se strpi osmir nefseke ma'alladina yad'una rabbahum sa onima koji dove i zazivaju gospodara svoga ujutro i naveče yuriduna wajha oni koji žele njegovo lice odnosno njegovo zadovoljstvo gospodara svjetova odavde iz ovog ajeta ulema izvukla nekoliko veoma bitnih odlika kojima se odlikuje ashabi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem a prva od tih jeste strpljivost wasbir nefseke da su oni bili ti koji su strpljivi jeli? a ovo je upravo i najvažnija, jedna od najvažnijih osobina ljudi koji trebaju drugima da dostave istinu i da pozivaju ljude u islam. Gospodar svjetova ovu osobinu izdvaja uz još nekoliko osobina koje je spominio u suri Val Asr kada kaže ila ladine amenu wa amilu salihat wa tavasau bil haq wa tavasau bil sabr. Dakle, oni koji vjeruju, a zatim oni koji dobra djela čine, oni koji jedni drugima preporučuju istinu i oni koji jedni drugima preporučuju sabor, odnosno strpljenje. Strpljenje je inače neophodan, neophodan onda kada čovjek radi s ljudima. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ovo dobro znao. Znao je da će ashabi ponijeti taj teret na svojim plećima, odnosno će doći poslije njih generacije muslimana, generacije koje neće imati priliku da upoznaju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, generacije koje neće znati zbog čega je određeni ajet spušten, kada je određeni ajet spušten, upravo su ashabi ashabi ti koji su nazočili i svjedočili onim momentima kada je Allah objavljivao Koran da znaju kada, zbog čega i zašto su objavljeni određeni ajeti. Pa je on da želio da odgoji tu prvu generaciju na saburu. Da znaju da sutra kada se susretnu sa novom generacijom, generacijom koja ne poznaje ove stvari, da će ponekad biti vrlo teško njima dostaviti i da onaj koji dostavlja kod sebe mora imati veliku dozu sabura, odnosno mora da trpi i mora da bude strpljiv. Zato je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem stavio akcenat na ovu stvar, odgojio ashabe na saboru, a onda poslije ćemo vidjeti da su ashabi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem vjerno primijenili ovu stvar u praksu. Još jedna od bitnih osobina koji su imali pri sebi ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jeste često činjenje dove i uporno zazivanje gospodara svjetova. Jed'una rabbahum bil gadati wal ašiji. Oni zovu, odnosno dove Allahu tebareke wa ta'ala, zazivaju ga jeli, jutrom i večeri. Jeli, jutrom i večeri. Oni su znali jednu stvar koja je najbitnija da ispozna svaki musliman, a to je da bez Allahove tebareke ve ta'ala pomoći bez Allahovog te barke wa ta'ala, jeli oslonca na Allaha i bez njegove pomoći, čovjek bez obzira koliko znanja imao, koliko sposobnosti kod sebe imao, neće uspjeti. Dakle, nemoj da se oslanjaš na svoje znanje, nemoj da se oslanjaš na svoje sposobnosti, jer znaje da je gospodar taj koji upravlja tvojim tijelom, upravlja tvojim srcem, zato onaj koji se osloni samo na sebe, na svoje znanje, taj vrlo lahko može da propadne. Upravo su ashabi pojmili ovu lekciju ispravno i znali su da je Allahova pomoć neophodna i da zbog toga Allahovu pomoć treba uvijek zazivati i prezivati, pa su oni dobar dio svog vremena provodili u dovi. Dobar dio su provodili u zazivanju gospodara svjetova kasno u noć ili rano ujutru. U onom momentu kad se gospodar svjetova spušta na donaločko nebo, tražili su potporu i pomoć od gospodara svjetova, a onda su davali sve ono što imaju od od sebe kako tjelesno, tako i materijalno, pa je zbog toga Allah te bareka ve taala i pomogao. Onda kad su bili mala skupina na bedru, gospodar svetova ih je pomogao jer su se oni oslonili na Allaha te bareka ve taala, uložili ono truda i znanja što su imali kod sebe, naravno i metka, i onda im je Allah dao pobjedu. Ista stvar važi i danas za muslimane. Ako želiš uspjeh i pobjedu, onda uradi ono što je do tebe, nauči ono što je neophodno, ali znaj da ti to nije dovoljno znaj da bez dove Allahu subhanahu wa ta'ala nikad nećeš uspjeti. Jer je on taj u čijim rukama su srca svih Allahovih robova. Bez obzira koliko si dobro naučio gradivo, znaj da na ispitu nećeš proći ako Allah te baraka wa ta'ala ti ne olakša da tvoj mozak radi bude priseban. Zato je neophodno da nakon što čovjek uloži trud, da nakon što čovjek uloži napor, da onda kaže gospodaru moj, ako mi ti ne olakšaš, onda sam ja do onih koji su propali. Zato je ovo veoma bitna stvar. Čist, stalno i često zazivanje, dozivanje i molba gospodaru svjetova da nas učvrsti, pogotovo na uputi, a naravno i ostalim dunjalučkim stvarima. Pored ovoga, jedna odlika koja je tako jasna kod ashaba jeste njihova iskrenost. Juridune wajha, Ono što oni rade, rade zbog Allahovog tabaraka ve ta'ala lica. Jeli gospodar svjetova njih opisuje tako da su oni ljudi koji nešto kada rade, rade samo zbog Allaha tabaraka ve ta'ala. Allah kaže u Kur'anu Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Zaista moj namaz, moje klanjanje, obredi moji i sve ono što ja radim lillahi rabbil alamin. Sve to radim zbog Allaha tabaraka wa ta'ala. Na drugom mjestu u svojoj plemenitoj knjizi kaže innama nuta'imukum li vajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala šukura. Zaista mi vas hranimo ili dajemo vam ono što imamo kod sebe La nuridu minkum jazaan wala shukura. Mi od vas ne tražimo nikakve nagrade, nikakve zahvalnosti od vas ne tražimo. Takvi su bili ashabi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam zbog te iskrenosti koju su imali u svojim srcima. Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao je pomen na njih. Zbog te iskrenosti koju su imali u svojim srcima gospodar svjetova kazao u svojoj časnoj plemenitoj knjizi لَقَدْ رَدِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ Zaista zaista je Allah zadovoljan skupinom vjernika koja ti je dala prisegu pod drvetom. A upravo se tu nalazila ova mala skupina vjernika, ona skupina vjernika koju je Muhammed sallallahu alihi wasallam odgojio pod okriljem Erkamovog doma. Bez ove iskrenosti, bez iskrenosti vjernik ne može da uspije. Zato, dragi moji brate, na sestro, u svemu onome što radiš, neka uvijek to bude isključivo i samo zbog Allaha te bareka ve ta'ala, zarad njegovog lica, a ne zbog ljudi, a ne zbog Allahovih tebaraka wa ta'ala stvorenja. Iskrenost jeste stvar vezana za srce. Iskrenost ne zna ni šetan, da bi mogao da ti je pokvari, niti je zna melek da bi mogao da je upiše kao iskrenost. Iskrenost je tajna između tebe i tvoga gospodara. Zato se ne sikiraj za ljude koji su oko tebe. Sikiraj se i brin se samo zato da budeš u svom odnosu prema gospodaru svjetova iskren. A takvi su bili ashabi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. I još jedna bitna osobina koju su imali pri sebi ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam jeste postojanost i čvrstina u vjeri. Kaže Allah u Kur'anu minal mu'minina ređalun sadaku ma ahadu Allahe alaihi. Zaista od među vjernicima ima pravih muškaraca, onih koji su s pravom i sa istinom uzeli ono na što su se obavezali da će uraditi. A to su bili ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u prvi mah. I upravo oni ashabi koji su odgojeni, odgojeni pred Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, a da bi čovjek bio postojan u vjeri, kod njega se mora naći nekoliko veoma bitnih osobina. Na prvom mjestu osobina jeste vjerovanje, drugo mjesto jeste hrabrost, a treća je iskrenost. Dakle, da bi čovjek bio postojan i čvrst u svojoj vjeri, najprije mora vjerovati u Allaha te barake wa ta'ala, mora Allah uzeti kao svoga gospodara, vjerovati da je on taj koji stvara, koji upravlja, koji obskrbljuje, bez čije se volje i odredbe ništa ne dešava, a kad se srce napoji tim vjerovanjem, tad ono počne da se manifestuje na vidljivim dijelima u, u, od naših drugih organa, jeli? pa onda čovjek prioni na robovanje Allahu, prioni na to da mu obavlja namaz, prioni na to da daje zekat od imetka kojeg je dužan, ali to vjerovanje je jedna od najbitnijih stvari za postojanost u vjeri. Naravno, onaj koji vjeruje, to vjerovanje Allah u njemu osnaži. Njegovo srce Allah imanom kad napuni, taj čovjek postane onda od onih, od posebnih Allah i robova koji pri sebi imaju tu hrabrost, tu muškost, a onda to sve se začini sa iskrenošću i ta stvar u konačnici daje da osoba bude postojana ili da osoba bude postojana u vjeri. I upravo su takvi bili ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ovo su samo neke od osobina koje su oni imali pri sebi. Naravno, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije se samo koncentrisao na ovo, nego je nastojao da ih kroz promišljanje i razmišljanje o ajetima, odnosno znakovima koji se nalaze od njih, da pojača i produbi njihovo vjerovanje. Zato se Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koncentrao na duhovno pročišćavanje te prve generacije. Dakle, se njihova srca očiste od primjesa bilo kakvog širka, od bilo kakvih ubjeđenja, sujevjerja i drugih vjerovanja, da bi onda ta srca, srca koja su napojena čistim teuhidom, vjerovanjem u jednog Boga, onda poslije bila u stanju da ponesu tu istinu. Isto tako Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koncentrizao se na intelektualni odgoj svojih ashaba. Dakle, govorio im da gledaju oko sebe, da razmišljaju o Allahovim stvaranjima, da pogledaju nebesa koje je Allah uzdigao bez tubova, da pogledaju zemlju koju je Allah učinio prostranom, na kraju da pogledaju u same sebe, da pogledaju u ovo tijelo koje se nalazi pred nama, koje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio kako bi onda spoznali da je on jedini, naš stvoritelj, naš gospodar, onaj kojem se mi trebamo klanjati. Upravo su ovo neke od stvari koje su bile predmet proučavanja u Erkamovom domu. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i te kako je uspio u svojoj misiji, odgojio je tu posebnu generaciju, generaciju koju ćemo mi, inša Allah, spominjati u našim emisijama i u nastavku, a inša Allah, već u našoj narednoj emisiji govorit ćemo o dvojici velikana, o kojim velikanima je riječ, U prethodnim našim emisijama govorili smo o momentima koji su dešavali se situacije u Mekke, a zatim hijri muslimana u Abesiniju. Da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dozvolio muslimanima da se iz Mekke iseli u Abesiniju i to onda kada je život za njih u Mekki postao vrlo težak. Nakon tortura, nakon mučenja, velika skupina muslimana iselila se iz Mekije u Abesiniju i ono što je zanimljivo jeste da oni u Abesiniji nisu ostali kratko, nego da su ostali izuzetno dug vremenski period, već više od jedne decenije. Naime, nakon što se Muhammed sallallahu s.a.v. preselio iz Mekije u Medinu, nije im poslao poziv da se odmah vrate u Medinu postavlja se pitanje zašto je to tako, odnosno zašto muslimani iz Abesinije nisu odma napustili tu zemlju i otišli u Medinu gdje je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam našao utočište. Allah najbolje zna, ali vjerovatno je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam imao rezervni plan, odnosno plan B, ako situacija u Medini ne uspije i ako se budu morali muslimani ponovo negdje selit, već jedna skupina muslimana živi u Abesini, pa će to olakšati muslimanima jeli, odlazak iz Medine u Abesiniju. Mi ne znamo da li je ovo bilo ovako, ali činjenica da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam počekao nekih 5-6 godina, sve dok nije situacija se u Medini smirila i dok u Medini nije riješio sve one e, bitne faktore, odnosno eventualne neprijatelje, pa je tek nakon bitke na Hajberu, kada je riješio problem onih koji su bili u Medini, koji su pokušali da mu zadaju udarac i zabiju nož u leđa, kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uspostavio vlast u celosti, tek tada će poslati poziv muslimanima u Abesiniju da dođu iz Abesinije u Medinu i tada će Džafar ibn Abi Talib susret sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem nakon nekih desetak godina provedenih u Abesiniji. U tom vremenu dok su muslimani boravili u Abesini i dok su živjeli životom, kojim, e, živjeli životom na način da ih niko nije umetao i niko ih nije terorisao, u Mekki će se desiti jedna velika dva događaja. Odnosno dva insana će u Mekki primiti islam. I to ne bilo koja dva insana. Naime, dva prvaka iz plemena Kurejš primit će islam. Jedan od njih je Hamza ibn Abdul Muttalib. Priča o Hamzi ibn Abdul Muttalibu, odnosno njegovom prihvatanju Islama, je izuzetno zanimljiva, izuzetno čudna. Na ime Hamza ibn Abdul Muttalib, sin Abdul Muttaliba, sin velikog Abdul Muttaliba, bio je Amidža Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. On je bio čovjek samotnjak, čovjek koji je volio da ode u pustinju i bavio se lovom. Nije se puno interesovao za stvari koje su se dešavale u Mekki u taj vakat kada Muhammed sallallahu alaihi wa sallam propakira ideju Islama. Jedne prilike kada je on otišao u lov, Ebu Džahl je teško izvrijeđao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zatekao ga na jednom mjestu, a zatim prionio na njega i počeo da ga vrijeđa i omalovažava kao što nikad do tada to nije uradio. Hamza ibn Abdul Muttalib nije bio tu. Vratio se nakon toga u Meku i čuo govorkanja žena iz plemena Benu Hašim da jedan čovjek iz plemena Benu Mahzum, a to je Abu Džahl, žestoko izvrijeđao jednog od njihovih, a to je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Tada su žene počele da govore i pričaju, naravno žene iz plemena Benu Hašim, kako to da nema niko da zaštiti ovog čovjeka. On je jedan od nas, a ovaj Benu Mahzumija ga vrijeđa iz dana u dan, napada ga. Pa je tada Hamza ibn Abdul Muttalib, kada je čuo njihove riječi, u njemu je proradio ponos i to onaj plemenski ponos da ne daš na onoga koji je tvoj. On nije još uvijek bio primio islam. Međutim, pogodila ga činjenica da jedan čovjek iz plemena Benu Mahzum, a to je Abu Džahl, vrijeđa i napada njegovog jeli, bratića. Pa je onda zaputio se i našao Ebu Džahla kod Kjabe, prišao mu i udario ga lukom, lukom, jeli, svojom strelom ga udario u lice. Ebu Džahl je pao na zemlju, a ovaj mu je kazao kako se usuđuješ da napadaš moga jeli, bratića, a ja sam na njegovoj vjeri odnosno ja sam primio islam. Hamza ibn Abdul Muttalib ove riječi izgovorio je u srđbi. Ove riječi izgovorio je bez da je povjerovao u njih. Hamza ibn Abdul Muttalib još uvijek nije primio islam, nego je kazao ovu javno, ovu rečenicu, a to je kako se usuđuješ da diraš Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a ja sam na njegovoj vjeri. I svi ljudi su to čuli. Hamza ibn Abdul Muttalib je to čuo, da je izgovorio ove velike riječi, krupne riječi, a zatim se povukao u svoje odaje, u svoju sobu. I onda je uputio dovu gospodaru svjetova, u kojoj je kazao gospodaru, ako je ova stvar istina, ako je ova stvar zaista o tebe, ti moje srce otvori ka njoj i učini da ja postanem jedan od sledbenika istine. A ako ova stvar nije istina, onda gospodaru daj mi da preselim već večeras. Dakle, daj mi da umrem jer neću moći međunarod sa tom sramotom da sam ja javno izrekao nešto, a zatim to opovrgnuo. Pa je gospodar svjetova otvorio srce Hamze i Abdul Muttaliba. Otvorio je njegovo srce i proširio njegova prsa, učinio je širokogrudnim da prihvati istinu, koji je, a Hamza je sutra otišao kod Muhammeda sallallahu alihi wasallam i pred njim primio islam. Na taj način islam je dobio vjetar u leđa. Odnosno, Islam u Mekki tada po prvi put jedan plemić, jedan prvak iz plemena Kureš prihvata Islam. Tada su muslimani osjetili snagu. Tada su muslimani osjetili ponos. Jer Hamza ibn Abdul Muttalib nije bio običan insan. Hamza ibn Abdul Muttalib je bio jedan poseban insan, prvak plemena Kureš i čovjek kojim je ova vjera izuzetno, izuzetno potpomognuta. Međutim, stvar se nije završila samo na tome. Još će jedan insan primiti islam. Još će jedan velikan i prvak iz plemena Kureš primiti islam, a to je Omer ibn al-Hattab. Dakle, Omer ibn al-Hattab primio je islam. Ulema govori o tome da je njegovo primanje islama bilo nekoliko dana nakon Hamzinog prihvatanja islama. Naime, Omer ibn Khattab, kao što smo to prethodno spomenuli, u očima ashaba bio je čovjek koji bi zadnji primio islam ikad. Čuli smo Amir ibn Rabiju kada kaže prije će magarci Omerovog oca prihvatiti islam nego što će Omer ući u ovu plemenitu vjeru. Međutim, Allah je taj koji određuje. Allah je taj koji upućuje jehdi Allahu li nurihi men ješa. Allah upućuje ka svome svjetlo onoga koga on hoće. Inneke la tehdi men ahbebt, walakin Allah jehdi men ješa. Allah upućuje onoga koga on hoće. Tako da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam učio dovu, posebnu dovu gospodaru svjetova, gospodaru. Pomogni ovu vjeru, pomogni ovu stvar sa jednom od dvojice ljudi, Ebu Džehlom ili Omerom, onim koji je tebi draži gospodaru. Pa je gospodar svjetova uputio na pravi put Omera ibnu Omara ibn al-Khattaba. Uh, ovdje moramo napomenuti veoma bitnu stvar, a to je nikoga ne smijemo otpisati. Dan danas, kada vidiš nekog čovjeka koji je u grijehu, koji je daleko od upute, nemoj ga otpisati. Jer su nekada ljudi opi, otpisali Omer ibn Khattaba. Međutim, Allah je taj koji ga je uputio na istinu. Zato ti i ja treba da se prema ljudima obhodimo na najljepši mogući način, a stvar upute prepustimo Allahu tebareke wa ta'ala kako je Omer ibn al-Hattab primio islam. Naime, deslo se nekoliko događaja koji su uh, uh, upalili iskru, uh, iskru u Omerovom srcu, a na kraju proširili njegova prsa da prihvati islam. Dakle, nije to bio samo jedan moment, nego Allah najbolje zna više tih manjih momenta jel, koji su uticali na Omera ibn al-Hataba da u konačnici Omer prihvati islam. Jedna od takvih stvari koja je pobudila želju u Omeru jeste da je Omer ibn Khattab jedne noći izašao van da se druži sa svojim prijateljima i da piju alkohol. Pa je potražio jednog od njih pa ga nije našao. A zatim je otišao kod drugog pa ni njega nije našao. Otišao je kod krčmara da kupi alkohol pa ni njega nije zatekao. A onda je kazao odoh kod Kjabe da tavafim tako je bio kod njih običaj. Odoh kod Kabe da tavafim, obzirom da nisam jel, našao ono e, e, što sam tražio. Pa kada se približavao Kjabi, čuo je da neko uči Koran. Pa je vidio da je to Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pa je kazao, jeli, sad je ovo prilika da ja njega jel, maltretiram. Sad je ovo prilika da ja njega izvrijeđam. Subhanallah. Pa je zatim primakao se Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i tada je čuo da on uči suru Al-Haqqa. Pa je kazao, ovo je nevjerovatna prilika da poslušam šta taj čovjek u stvari govori. Nikada do tada Omer ibn Hatab nije čuo govor gospodara svjetova, nego je samo čuo da drugi ljudi govore nešto o tome. Ali on sam nikada nije čuo govor gospodara svjetova, pa je iskoristio ovu priliku da u stvari posluša šta to ovaj čovjek propagira, odnosno šta to ovaj čovjek uči, odnosno šta je to Koran. A Muhammed sallallahu alaihi wasallam učio je veličanstvene ajete, ajete iz sure Al-Haqatum Al-Haqa. I Omer u tmini mrkle noći u Mekki, pored časne Kaabe, sluša milozvučni zvuk, milozvučni glas Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji uči ovu suru. I kada je bio negdje pred kraj ove sure, Omer ibn Khattab nam govori i kaže zaista ja sam pomislio jeli, da je ovaj govor u stvari govor nekog pjesnika. A onda je on izgovorio ajete u kojima kaže وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ a to nije govor nikakvog pjesnika. Kalile ma tadhakkarun. Zaista vi malo razmišljate. Kalile ma tu'minun. Zaista vi malo vjerujete. A onda sam kazao, jeli, ovo mora da je neki sihirbaz. Ovo mora da je neki vraćar. Wala bi qawli kahin. Gospodar svjetova mu odgovorio i kaže, a to nije ni govor nikakvog sihirbaza, nikakvog vraćara. A onda je Omer kazao, a šta je to u stvari? A gospodar svjetova mu potvrdio i kazao, tenzilu min rabbil alemin. Zaista je to objava od gospodara svjetova. Zaista je to objava od gospodara svjetova. A onda nastavlja i kaže, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِلْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ A kada bi on samo nešto od ovoga izmijenio i kada bi zamo malo zastranio, bi bi ga za njegovu desnicu uzeli i njegovo žilo kucavicu presjekli. Ali Kur'an je govor gospodara svjetova, Kur'an nije govor pjesnika, Kur'an nije govor vračara, nego je objava koja silazi sa iznad sedam nebesa. Tada je Kur'an prvi put zakucao na srce Omera ibn al-Hataba. Prvi put u svome životu Omer ibn al-Hatab je čuo govor gospodara svjetova i kaže nam Omer, tada sam prvi put jel, osjetio svoju naklonost prema islamu. Dakle, Omer ibn Khattab nije prihvatio islam tek odma, nego je u prvi mah čuo govor gospodara svjetova, a onda je upravo ta stvar otvorila jeli, njegovo srce i njegovo srce će ponovo, kada čuje još jednom jeli, govor gospodara svjetova, otvoriti se skroz prema islamu i prihvatiti, i prihvatiti ovu veličanstvenu vjeru. O tome koji je drugi događaj koji je podstakao Omera ibn al-Hataba da primi islam i kako se to sve odvilo i kako je Omer ibn al-Hatab došao pred poslanika sallallahu alaihi wa sallam da u konačnici primi islam. Inša Allah govorit ćemo nakon kratke pauze, a vi nemojte zaboraviti salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i imajte na umu onaj hadis Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji nam kaže i poručuje onaj ko na mene donese samo jedan salavat, zaista gospodar svjetova na njega donese deset salavata. Veličanstvena je to stvar, pa i nemojmo, nemojmo propustiti. A zastali smo kod priče, odnosno ukazivanja o tome kako je i Omer ibn al-Hatab primio islam, odnosno kako je e, islam ojačan sa dvojicom prvaka u plemenu Kureš. Naime, uh, Omer ibn al-Khattab bio je poseban ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud nam govori i kazuje uh, Omer ibn al-Khattab dok on nije primio islam nikada prije toga nismo mogli ponosno stati kraj Kabe i obaviti namaz. Sve od tog momenta kada je Omer primio islam pa do momenta kada je Omer preselio mi smo se osjećali dostojanstveno i ponosno. Jedne prilike jedan ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam upitao je Omera kako si dobio nadimak El Faruk onaj koji rastavlja istinu od neistine, Omer al-Faruq. Dakle, to je bio njegov nadimak, kao što je Ebu Bakr Esiddiq imao nadimak Esiddiq, jeli, iskreni istinu ljubivi, tako je Omer imao nadimak al-Faruq. Kaže nam Omer kako je dobio taj nadimak. Naime, veli, kada sam primio islam, E, ja zajedno sa Hamzom poveli smo muslimane da idemo kod Kaabe da obavimo namaz. Ja sam predvodio jedan tabor, odnosno jedan red, jednu kolonu muslimana, a Hamza ibn Abdul Muttalib je predvodio drugu kolonu muslimana, a poslanik sallallahu alaihi wasallam je stajao iza nas. Pa smo otišli kod Kaabe časne i tu smo obavili namaz, a onda je poslanik sallallahu alaihi wasallam nam kazao meni kazao, Omere, zaista si ti onaj koji rastavlja istinu od neistine. Zaista si ti El Faruk. Tako da je to jeli, e, moment kada je Omer ibn El Khattab dobio nadimak lično od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. sallam. Vratimo se na njegovo ukazivanje, odnosno priču o tome kako je primio islam. Čuli smo da je Koran zakucao na njegovo srce, da je islam postao blizak njegovom srcu, ali Omer ibn al-Hatab još uvijek nije se susreo sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam i nije primio islam. Jedne prilike, dok su poglavari plemena Kureš sjedili u hladovini Kabe, onako kako su oni to imali običaj, Ebu Džehl je kazao, odnosno istupio pred narod i rekao, onome koji ubije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, naravno oni ga nisu oslovljavali ovako, jeli, sa sallallahu alaihi wasallam, Allah poslanik, ne, nego onome ko ubije tog i tog, jeli, misleći na Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, eh, njemu ću dati nagradu od stotinu deva i stotinu ukija eh, srebra. Stotinu ukija srebra, to je bila jedna mjera za srebro, jeli, tada kod njih. Pa je tada u Omeru proradila želja za tim bogatstvom. Jer stotinu deva nije mala stvar i stotinu ukija srebra, nije mala stvar. Pa je on želio da sebi preskrbi taj imetak, ustao je kazao ja ću to da uradim. Jer ja ću da ubijem Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A onda je otišao kući po svoju sablju i onako u ljutni krenuo ka, da traži Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže nam Omer dok sam išao tim putem neke su se stvari dešavale koje kao da su mi ukazivale da ne radim tu stvar čuo bi zvuk od nekud, čuo bi nešto da se desi i tako dalje. Sve nešto ukazuje da ne bi trebao to da napravim što sam nanijetio da napravim. A zatim sam prošao pored kuće Nuaima ibn Abdullaha. Tada on nije obznanio svoj islam, ali je primio islam. Pa kada je vidio Omera u ovom stanju, pitao ga je, a kuda ideš, o sine Hatabov? A on mu je kazao, dosta mi je više svega. Idem da završim ovu stvar jednom za svakda. Idem da ubijem Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. A onda mu je ovaj čovjek kazao, želeći da odvrati Omera koji je ljut, sa sabljom je, želi da ga odvrati od Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kaže mu, a zašto se ti ne pobrineš prvo za svoju familiju? Jeli, prvo riješi stvari u svojoj porodici, pa onda se pozabavi Muhammedom sallallahu alaihi wasallam. A onda ga je Omer upitao, a šta pod ti misliš? Pa mu je on kazao, zaista je tvoja sestra i tvoj zet, njih dvoje su primili islam. Otiđi se obračunaj s njima prvo, Pa kada je Omer čuo ovu stvar da je njegova sestra primila islam, a zvala se Fatima bint Hatab, kada, da, kada je čuo ovu stvar da je njegova sestra rođena primila islam, krenuo je ka njihovoj kući, a ne prema Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Kada je bio blizu kuće svoje, supruge, eh, svoje sestre i svoga zeta, a njegov zet je bio Sejd ibn Zaid. Sejd ibn Zaid je jedan od deseterice obradovanih džennetom. Dakle, njegov zet Sejd ibn Zaid i njegova sestra Fatime bint Hatab prije nego što je došao u kuću, čuo je da neko u toj kući uči Kur'an. A to je bio Habab ibn al-Arat. Spominjali smo Hababa, čovjeka, odnosno roba, koji je bio žigosan od strane one Kureševićke, pa je on, pogledaj, u slobodno vrijeme, kada je imao slobodnog vakta, to vrijeme trošio na način da je podučavao druge muslimane Kur'anu što nam govori da onaj i kada je u teškoj situaciji Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikada nije ostavljao podučavane ljudi jer je znao da je preko podučavanja ljudi Kur'anu, odnosno Islamu učinju propisa spas za Islam i muslimane. Tako je bilo tada, tako je i danas. Omer ibn Khattab se približava njihovoj kući i čuje zvukove koji dopiru do njega, a to je Kur'an račanstveni Habab ibn Arat uči početak sure Taha. Inače, početak sure Taha nosi u sebi veličanstvena značenja prvih nekoliko ajeta. E, e, onaj ko bude u prilici da uzme Koran, neka pročita prvih par ajeta surje Taha. Veličanstveno kazivanje, veličanstveno kazivanje gospodaru svjetova. Omer ulazi u kuću i traži od njih da mu dadnu ono što su sakrli. Misleći na papir, odnosno list na kojem je napisan Koran. A njegova sestra je to bila sakrla. Bila je sakrla taj list bojeći se Omera ibn Hataba. A on je im ušao u kuću i kazao dajte mi ono da vidim što sam čuo. Pa su oni kazali, jel, nije to ništa. A onda je njegov zet ustao, jel, ustao i spriječio se na Omera, a Omer ga je gurno i udario. Pa je njegova sestra u revoltu ustala i kazala, jeste, mi smo muslimani. Primili smo islam, pa je Omer udario i nju, a iz njenog lica potekla je krv. Pa kada je Omer vidio da iz, sa sestrenog lica jeli, teče krv, kao da se Omer raznježio, kao da mu je to teško palo. A onda je kazao, dajte mi da vidim ono što sam čuo. Pa mu je ona kazala, ti si nečist. Jeli, ti nisi musliman, ti si čovjek koji nije čist. Odi, okupaj se, odi, sredi se, a zatim dođi, jel, pa ćemo ti mi dati taj list Korana. Svala. Čak i tada su muslimani jeli, obraćali pažnju da paze na Koran. Da Koran ne dira osim onaj koji je čist. Jer je Koran sveta knjiga. Tako je i dan danas. Koran ne bi trebao da dotiče osim onaj koji je pod abdestom. Pa je Omer otišao i okupao se, vratio se, a onda su mu dali list, list na kojem je bilo ispisano ili uklesano prvih nekoliko ajeta sure Taha. Tada je Omer ibn al-Khattab primio islam u svome srcu. Još uvijek nije izgovorio šehadet, ali znao je da su te riječi dovoljne da se, izgovo, da se primi i prihvati veličanstvena istina. Kada je pročitao te ajete, pitao je, a gdje je Muhammed? Pa su mu kazali, Muhammed ibn Abd Abdullah nalazi se u kući Arkama ibn al-Arkama. Pa je Omer ibn al-Khattab zajedno sa onom svojim sabljom, jeli, onako e, zaputio se prema kući Arkama ibn al-Arkama i došao pred vrata i pokucao. Pa kada su ga muslimani vidjeli iznutra, prepali su se. Pa su dohrli do poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i kazali, to je Omer ibn al-Khattab sa sabljom. Pa je tada istupio lav Islama, Hamza ibn Abdul Muttalib, a inače Hamza i znači lav. Pa je Hamza tada kazao, pustite ga. Pustite ga bez obzira što je sa sabljom. Ako je došao nekim dobrom, bit će mu dobro. A ako je došao nekim zlom, tom njegovom sabljom mi ćemo njega ubiti. Odnosno, nije na strah Omer ibn Hataba. Pa su pustili Omer ibn Hataba u kuću, a on je prišao poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i pred njim tada izgovorio Ašhedu en la ilaha illallah wa ašhedu enneke rasulullah zaista ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i svjedočim da si ti o Muhammede Allahu poslanik. Ovim činom Omer ibn al-Khattab prihvatio je islam. Ovim činom Omer ibn al-Hata postao je jedan od nekolicine ili prvaka plemena Kurejš koji su primili islam. Sa Omerovim prihvatanjem islama Kurejš je dodatno oslabljen jer Omer ibn Hatab nije bio običan musliman. Kada je primio islam, Omer ibn al-Hatab je otišao lično kod Ebu Džehla i kazao mu ja sam prihvatio islam. A zatim je potražio telala, odnosno osobu koja širi vijesti, pa je otišao kod jednog takvog i kazao mu proširi vijest po Mekke da je Omer ibn al hatab primio islam. Ljudi su u Mekke ostali zabezeknuti, muslimani u Mekke su postali ojačani, postali su jači, jer je Hamza ibn Abdul Muttalib prihvatio islam, Omer ibn al hatab je prihvatio, prihvatio islam. Tako je gospodar svjetova pomogao ovu vjeru sa ova dva časna ashaba. Međutim, te gobe i muke muslimana nisu se tu završile. Zašto? Zato što je tada pleme Kureš odlučilo se na jedan zaista, za jedan zaista težak potez, a to je odlučili su da pojkotuju pleme Benu Hašim. Naime, poglavari plemena Kureš okupili su se okupili su se i odlučili da naprave jedan sporazum, da taj sporazum ispišu na list papira, da se tu svi jeli, onako simbolično kao što je to bilo kod njih pravilo potpišu da pristanak svoj daju na taj sporazum, a zatim su taj sporazum okačili na unutrašnji zid Kaabe. Na tom sporazumu je stajalo da niko iz plemena Kurejiš neće trgovati, neće imati nikakvu jeli, odnos sa ljudima iz plemena Benu Hašim, niti će se ženiti, niti će s njima stupati bilo kakvu interakciju. Odnosno, nastupit će godine velikog bojkota za pleme Benu Benu Hašim. Pleme Kurejiš je tada odlučilo da će pleme Benu Hašim biti bojkotovano. Ebu Talib, prije nego što su ga bojkotovali, otišli su ponovo kod njega. Tražili su da im preda Muhammeda sallallahu alihi wasallam još jednom, ali je on to odbio i tada će nastupiti jeli, finalni, odnosno zvanični bojkot taj bojkot potrajaće između godine, dvije, pa i do tri čak. U, u Lema se razlazi oko toga koliko je trajalo, ali zasigurno da je trajalo određeni vremenski period koji je bio izuzetno, izuzetno težak za muslimane. Naime, nije, njihov život u Mekije je postao nepodnošljiv, jer niko s njima više ne govori, niko s njima neće da trguje, ne mogu da kupe ono što trebaju, pa su tada odlučili da se isele, jeli, odlučili su da se isele van Mekije u takozvane Abdul Mutalibove doline. Van Mekije mjesto gdje su oni kampovali, tu su živjeli, jeli, njihovo stanje iz dana u dan bilo teže, ali je gospodar svjetova ipak im sve na vrijeme olakšavao tako što su neki ljudi iz plemena Kureš slali im određenu hranu. Mutim ibn Adi je bio jedan od takvih, jeli, iako je bio mušrik, on je znao da natovari devu jeli, hranom i potrebštinama i onda kad niko ne vidi pošalje tu devu, pošalje tu devu muslimanima da mogu jeli, da da mogu da se hrane. E, nisu svi iz plemena Kureši jeli, e, bili za taj bojkot, nego samo oni prvaci, oni glavni. Neki su se osjećali sa njima, pa su upravo tako i slali u hranu, slali da se podpomognu, jer je ipak pleme Benu Hašim od njih. Odnosno, oni su dio njih, dio plemena Kureši, Tako da su se oni odlučili nakon izvrednog vremenskog perioda da se taj bojkot mora okončati. Da se taj bojkot mora okončati, jedan od ljudi, Amr ibn Hisham, bio je taj koji je prvi počeo da propagira tu ideju da se bojkot okonča, a stvar koja je doprinjela da se bojkot skroz okonča bila je jedna posebna, a to je da je sporazum koji je ispisan na onaj list papira ili na onu hartiju bio izjeden. jeden da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam to saopštio Ebu Talibu. Ebu Talib će tada otići pred vijeće, odnosno pred savez plemena Kureš i kazati im da ako je sporazum još uvijek prisutan, jeli, ja ću vam Muhammeda predati. Ali ako je sporazum pojeden, a da nije ostalo ništa osim bismike Allahume, vi ćete nas, odnosno dozvolit nam povratak u Meku i bojkot, bojkot će morati da bojkot će morati da prestane pa su oni iznijeli taj sporazum. Vidjeli su da je sporazum jeli, rastočen, odnosno da su ga jeli, insekti rastočili i da je samo jedna jedina riječ ostala ispravno ispisana, a to je Bismike Allahumme, u ime tebe Allahu, jeli, u ime tebe Allahu. Tada su vidjeli da je to jedan svojevrstan znak, bojkot je tada prestao, muslimani su mogli da se vrate u Meku, a za poslanika, sallallahu alihi wasallam, nakon ovoga desit se nekoliko izuzetno teških događaja, izuzetno teških situacija, nastupit će nekoliko, nekoliko stvari zbog kojih će mu život biti izuzetno težak o tome šta se desilo u narednom periodu i koja su to iskušenja kroz koje je Muhammed, sallallahu alihi wasallam, prošao. Kazali smo da je stanje u Mekki pogoršalo se za muslimane, nakon što je gospodar svjetova počastio islamom, sa, islamom dva prvaka iz plemena Kureš, a to je islam Hamze ibn Abdel Muttaliba, a zatim islam Omera ibn Al-Hataba, stanje u Meki se pogoršalo na način da je pleme Kureš odlučilo da bojkotuje pleme Benu Hašim. Kazao sam da je pleme Kureš ogromno veliko pleme sastavljeno iz više pod manjih, manjih podplemena. Jedno od tih manjih podplemena koje je ujedno bilo i najuglednije, najčasnije, pleme iz kojeg Muhammed s.a.v. vodi porijeklo jeste pleme Benu Hašim, a njihov poglavar bio je Ebu Talib i upravo je to ple, pod pleme, plemena Kurejiš bilo bojkotovano. Bojkotovani su na način da su ih izopćili iz zajednice jeli, u kojoj su oni živjeli, a ta situacija je bilo, bila vrlo teška. Naime, čak i kada bi oni koji su dolazili u Meku po svoje potrebe, a to su bile hađije, odlučili se da trguju sa plemenom Benu Hašim. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio spriječen u tome, odnosno njegov amidža Ebu Talib, kada bi htio da sklopi neki ugovor trgovinski sa ljudima koji dolaze van Mekke na način da kupi nešto od njih, neku robu i tako dalje, Ebu Džehl lično bi dolazio i sprečavao ih u tome tako što bi davao duplu cijenu onome koji bi htio da proda nešto Ebu Talibu. Dakle, Ebu Džehl je bio jedan od najsurovijih neprijatelja Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i njegove misije vidimo ovdje da je Ebu Talib, iako nije bio musliman, sa saosjećao sa muslimanima i da je cijelo pot pleme u stvari trpilo zbog tog osjećaja bratstva kojeg su imali prema Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, tog osjećaja plemenskog, plemenskog osjećaja. Jedini čovjek koji nije se priključio njima, a bio je iz njihovog plemena, bio je Ebu Leheb. Ebu Leheb je bio amidža poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ali on nije, jeli, on nije bio dijelom Benu Hašima u ovom slučaju, odnosno nije, nije se njima priključio da ne bi trpio taj, taj bojkot koji je, bio, koji je bio na sceni. Muslimani su dakle proživljavali teške momente, to je potrebalo nekoliko godina, ali onda je Allah te baraka ve ta'ala dao izbog zbog dove Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a on je uputio dovu protiv plemena Kureš, da im Allah podari iskušenje, odnosno da ih kazni sušom i tegobnim godinama, istim onim godinama kao što je kažnjen narod u suri Jusuf, odnosno narod koji je Allah Allah te barke od spominje u suri Yusuf jer kada su bili iskušani, iskušani sa sedam teških godina. Pa je zaista to pogodilo pleme Kurejš, a onda nakon toga je li bojkot je prekinut na zadovoljstvo je li muslimana iz e, plemena Benu Hašim, a i ostalih ljudi. Nakon povratka u Meku desit će se nekoliko stvari koji će Muhammedu sallallahu alihi wasallam teško pasti na srce. Odnosno, desit će se nekoliko stvari koji će se izdešati jedna iza druge. A činjenica da su se te stvari desila jedna za druge, cijela ta godina prozvana je godinom tuge. Dakle, u siri Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem jedna godina, a to je negdje oko desete godine po poslanstvu. Ulema se razilazi naravno oko ovoga, ali mi kažemo negdje od prilike deset godina nakon što je započeo svoju misiju, gospodar svjetova iskušat će Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem sa smrću njemu bliskih i dragih osoba, a inače smrt bliskih i dragih osoba svojevrsno iskušenje za čovjeka, pa tako je palo to iskušenje teško i Muhammedu sallallahu alaihi alaihi wasallam. Upravo zbog tih događaja, a to je smrt Ebu Taliba, zatim smrt Hatidje i zatim događaj u Tajfu, ta cijela godina prozvana je godinom, godinom tuge. Zbog čega je tako? Zbog ova tri događaja, a mi ćemo inšal nešto kazati ukratko o tim događajima. Prvi od njih jeste smrt Ebu Taliba. Ebu Talib je bio oslonac za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, bio njegova podrška i potpora u društvu. Ebu Talib, iako je bio nevjernik, mušrik, davao je svoju vrstnu podršku Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem u njegovoj misiji, odnosno jednom riječju bio je njegov zaštitnik u Mekki. Zbog njega je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem mogao da javno propagira ideju Islama. Zbog njega je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem doživljavao, odnosno imao zaštitu Ebu Talib kada se vratio nakon, ove, nakon ovog bojkota, kada se vratio u Meku, na njemu su počeli da se ukazuju jeli, zna, znakovi da je pri kraju njegov život, odnosno da se smrt primakla Ebu Talibu. I upravo u tom događaju govori nam jeli, predaje koji su kod nas, a to je da kada se primakala smrt Ebu Talibu, da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam išao kod njega u zjarat, odnosno u posjetu i govorio mu, Amidja moj, kaži samo jednu rečenicu, zbog nje ću se ja kod Allaha zauzimati za tebe. Odnosno, kaži la ilaha illa Allah, da nije ima drugog Boga osim Allaha, to će mi biti dovoljno da se kod Allaha zauzmem za tebe. Međutim, Ebu Talib kao da se dvoumio na samrtnoj posljedi da li da kaže tu rečenicu ili da je ne kaže. A ono što mu je otežalo jeste oni koji su bili tu pored njega, u prvom redu Abu Džahl, Umej ibn Halef i ostala svita iz plemena Kureš, koji su došli da mu kažu zar ćeš napustiti vjeru Abdul Mutalibovu. I kao da je bilo došlo do toga da Ebu Talib izgovori riječi La ilaha illallah na samrti, Međutim, oni su mu došli i kazali, zar ćeš napustiti vjeru Abdul Mutalibovu? Odnosno, zar se okrenuti leđa od onoga jeli, čovjeka, tvoga oca Abdul Mutaliba? Pa je došlo da je Ebu Talib pri kraju svog života jeli, bio tu na toj razmeđu, odnosno da li da izgovori la ilaha ilala ili da ne izgovori, I zadnje što je došlo, odnosno kazano o tome, jeste da je Ebu Talib preselio kao nevjernik i da nije izgovorio da nije izgovorio la ilahe, da nije izgovorio la ilahe illallah. Kada je preselio Ebu Talib, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, to mu je teško palo, kazao je ja ću tražiti oprosta za tebe sve dok mi to moj gospodar ne zabrani. Odnosno, ja ću moliti Allaha da ti oprosti sve dok mi to moj gospodar ne zabrani. Pa je Allah te baraka ve ta'ala objavio ajete u plemenitoj knjizi ne doliko je poslaniku ani vjernicima da traže oprosta za one koji su nevjernici. Pa je tada Muhammed sallallahu alaihi wasallam prestao s tim objavljen je još jedan ajet u suri Kasas u kojem gospodar svjetova kaže inneke la tehdi men ahbebte walakinna Allahe jehdi men ješa o Muhammede ti ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti voliš ovdje vidimo jednu bitnu stvar a to je da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam volio Ebu Taliba da je prema njemu osjećao tu naklonost ali šta? ولكن الله يهدي من يشاء ti ne možeš uputiti onoga koga ti voliš Muhammede nego je Allah taj koji upućuje onoga koga on hoće dakle Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za svoga života nije bio u stanju da uputi nekog na pravi put nego je Allah taj koji upravlja Allah je taj koji određuje i Allah je taj koji svime je svime upravlja a uputa je stvar srca a srca su između dva prsta gospodara svjetova oni ih okreće kako on kako on hoće kada je Ebu Talib umro, Ali ibn Abi Talib je došao Muhammedu sallallahu alaihi wasallam da mu saopšti tu vijest i kazao mu jeli, da je taj čovjek preselio, a onda mu je Muhammed sallallahu alaihi wasallam kazao otiđi i ukopaj svoga oca. Pa mu je Ali kazao, jeli, ali on je nevjernik, jeli, Allah poslanić, jeli, nije musliman pa mu je ponovo kazao otiđi i ukopaj svoga oca. Ovdje vidimo velikodušnost i širokog rudnost Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i ovo je taj islam kojeg je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam širio ideja koju je propagirao, a to je da se musliman na ovakav način obhode čak i prema onima koji su, koji su nevjernici. Pa je Ali ibn Abi Talib otišao i ukopao svoga oca, je li ukopao Ebu Taliba, vratio se Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i kazao mu da je izvršio svoju misiju, svoj zadatak, a onda mu je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam proučio do dovu, kaže nam Ali ibn Abi Talib, kada bi mi neko dao cijeli dunjaluk i ono što je na njemu, ja ne bi to prije prihvatio, nego bi prihvatio tu dovu Muhammeda sallallahu alihi, sallallahu alihi wasallam. El Abbas, Amidja Muhammeda sallallahu alihi wasallam, pita Muhammeda sallallahu alihi wasallam, da li je da li će Ebu Talibu išta na sudnjem danu biti od koristi to što je bio, jel takav kakav je bio. Odnosno to da je tebe pomagao za života. Pa mu je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem odgovorio da Ebu Talib će zbog onoga što je bio na Dunjaluku biti čovjek u Džahennemu koji će imati najmanju kaznu. Dakle, bit će u pličaku Džahennemskom. Da će Ebu Talib dakle, biti u pličaku Džahennemskom, njegov, na njegovim nogama bit će sandale od vatre, a od tih sandala od vatre njegov mozak će da, da ključa. Dakle, tu će biti kazna za Ebu Taliba na sudnjem danu. Ovdje je veoma bitna napomena, to je emocije ne smiju da prevladaju kod muslimana, nego mi se vodimo tekstovima, mi se vodimo onim što je Allah objavio u svojoj plemenitoj knjizi, a ne vodimo se srcem, odnosno, odnosno emocijama. Neko se prednost daje ovim predajama, koranskim ajetima i vjerodostojnim predanjima Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Neke od pouka i poruka koje možemo izvući iz ovog e, događaja sa Ebu Talim, odnosno sa njegovom, smrti, sa njegovom smrću, jeste e, najbitnija stvar koja se očituje koja se vidi, Ebu Talib nije primio islam isključivo zbog toga što je E, njegov otac Abdul Muttalib bio to što je bio i što je smatrao da će ljudi, ako on tek sad na samrtnoj postelji primi islam, da će to ljudi shvatiti kao njegovu slabost. Odnosno, ostao je na vjeri svojih predaka. Mi moramo znati jednu stvar koja je veoma bitna, a to je najbitnija stvar u životu je vjera, a ne preci, ne očevi, ne, dedo, ne, ne, ne oni koji su prije nas bili, nego vjera. Tako je bilo tada, tako je i danas. Dakle, najbitnija stvar jeste čovjeku vjera da se ne ugleda na oni koji su bili prije njega ako su oni zaista bili u zablodi. Još jedna bitna stvar jeste da je Allah taj koji odlučuje ovim je ko će biti upućen. Dakle, ne ti, ne ja, nego gospodar svjetova. Zato savjet onima koji su se vratili vjeri, onima koji su počeli da klanjaju, da obožavaju Allaha te barake ve ta'ala, nemoj da budeš sudija drugim ljudima ti nisi se vratio vjeri onda kad si ti htio, nego kada je gospoda svjetova to odlučio. Samim tim nemoj misli da će ljudi se vratiti vjeri sad kada ti to budeš htio, nego pusti da gospodar svjetova uputi i njih kao što je uputio i tebe. A ti se potrudi da im islam predstaviš na najljepši mogući način. Dakle, uputa je u Allahovim rukama jehdi Allahu li nurihi men yasha Allah je taj koji ka svome svjetlu upućuje onoga koga on hoće Muhammed sallallahu alejhi ve sellem iako je volio Ebu Taliba nije uspio da ga uputi na pravi put to nam Kur'an potvrđuje to nam Kur'an govori innaka la tahdi man ahbabt nekada zaista i mi isto nećemo biti u prilici da uputimo onoga koga volimo, ali moramo se pomiriti sa Allahom odredbom i određenjem u kojem stoji šta? Jehdi Allahu li nurih i menješa ili, a to je inneke la tehdi men ahbebt, walakin Allah jehdi menješa. Samo Allah je taj koji upućuje onoga koga on hoće. Činjenica da je Ebu Talib ostao u vjeri svojoj, da je ostao u vjeri Abdul Mutalibov, zbog jednog veoma bitnog momenta, a taj moment je loše društvo. Dakle, loši saputnici, loše društvo, oni koji su ga na kraju njegovog života savjetovali, a to je Ebu Džahl, Umeje ibn Halef, ljudi koji su bili muštici, ljudi koji su skončali gore nego Ebu Talib, oni su to loše društvo ili njegovo nagovarali Ebu Taliba da ostane u mušričkoj vjeri. Ovdje vidimo jednu bitnu napomenu, a to je opasnost lošeg društva. Da onaj ko se druži sa ljudima koji su lošeg hlaka, koji su loši savjetnici, bojat se za njega da neće loše skončati. Zato iz ovih događaja koji su vezani za Ebu Taliba i smrt Ebu Talibovu, mi muslimani danas treba da uzmijemo pouke i poruke, da se tim poukama i porukama vodimo, da ne uzimamo samo ove kazivanje i priče tek onako kao puko kazivanje, nego da iz njih izvučemo, izvedemo ove pouke koje nam mogu koristiti u današnjem životu. A jedna od najbitnijih je ovi klonimo se lošeg društva, jer zbog lošeg društva možemo i mi na koncu završiti loše. Koji je to drugi događaj, odnosno druga smrt koja je potrefila, odnosno teško pala Muhammedu sallallahu alaihi wasallam? Vidjeli smo ukazivanju Ebu Talibu, Amidži, poslaniku, Amidži poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da se nalaze mnoge pouke za nas muslimane. Jedna od bitnih stvari koja se tu nazire jeste da je Ebu Talib priznao Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Da je Ebu Talib u stvari priznavao poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, on nije se pokorio onom, onome čime je došao Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje je veoma bitna stvar. A to je da onaj danas koji zna i koji prizna Muhameda sallallahu alaihi wasallam, ali ništa ne radi po tom pitanju, bojat se da i on ne skonča, odnosno ne završi loše kao što je završio Ebu Talib. Dakle, samo puko priznanje Muhameda sallallahu alaihi wasallam nije dovoljno. Zbog čega? Zato što je Iblis, lanetullahi alejhi on je taj koji je priznao gospodara svjetova. On je taj koji se nije usprotivio na takav način da je negirao postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala, nego je on šta? eba wastakbara wa kana min al-kafirin on je taj koji je odbio on je taj koji je odbio iz oh i uz oholio se wa kana min al-kafirin pa je skončao i završio kao nevjernik dakle puko priznanje neće čovjeku puno pomoći to da neko dođe i kaže da ja priznajem Muhameda sallallahu alejhi kao poslanika ja vjerujem da je Allah gospodar i tako dalje a zatim ništa ne radi ne poduzima po tom pitanju izjed, gotovo da ga izjednačava sa Ebu Talibom jer Ebu Talib je priznao Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ali nije radio nije radio po onome što je to jeli, trebao da radi. Tako da, bitna napomena, je jeli, onome koji prizna poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem mora da zna da je dužnost da se radi sa, da se radi po tim po tim naredbama. Uzgled spomenemo obzirom da govorimo o amiđi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je Abu Talib. A, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dočekao je u islamu četiri četiri svoja amiđe, eli četvorica njih, sedam njih je preselilo prije, sedam njih je preselilo prije islama, a četvorica su zatekla Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u misiji koju je propagirao. Od te četvorice njih dvojica su primili islam, a dvojica nisu primili islam. Zanimljivo je to da su islam primila dvojica koja su imali lijepo ime, a da islam nisu primila dvojica koja su imali loše ime. Naime, dvojica koja nisu primili ime bili su Ebu Leheb i Ebu Talib, ali to nisu bila njihova prava imena. Ebu Talib se zvao Ebu Abdul Menaf, Abdul Menaf, a Ebu Leheb Abdul Uzza. Pa su ta imena imala lošu konotaciju, subhanallah, pa je Allah dao da oni nisu primili islam. S druge strane, Hamza, i El Abbas su dva amidje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji su prihvatili islam. A Hamza i El Abbas imaju isto značenje, a u arapskom jeziku znači lav. Dakle ta dva insana su prihvatili islam, a ova dvojica nisu primili je li islam. Dvojica amidja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem su umrli kao nevjernici, dok su dvojica bili muslimani jeli, i umrli, preselili kao muslimani. Mimo tih 11 amidja koji imao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, imao je i šest tetki, dakle imao je šest tetki, od toga znamo da je samo jedna od njih, Safija, primila islam. Za neke od njih nemamo, nemamo informacije i ne znamo da li su primile islam, da li nisu. Ali za Safiju znamo sigurno, dakle, Safija bint Abdul Muttalib, Safija, čerka Abdul Muttalibova, tetka Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ona je primila, ona je primila islam. Drugi događaj koji je rastužio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i koji mu je teško pao, za kojeg ulema govori da se desio u nekih 40 dana poslije smrti Ebu Talibove, nakon što je Ebu Talib preselio, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam izgubio svoj oslonac u društvu, a zatim će mu se desiti jedno još možda teže iskušenje, a to je smrt njegove supruge Hatidže. Da je njegova supruga Hatidža nakon provedenih 15 i više godina života sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam preselila je na preselila je na bolji svijet. Ona je živjela sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam dugi niz godina, dugi niz godina, jeli, od momenta kada je imala 28 godina, udala se za Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, preselila kada je imala negdje oko 53 godine. Dakle, to je više od 20 godina života sa najodabranim stvorenjem Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Melek smrti je došao po njenu časnu dušu. Uh, radijallahu ta'ala anha preselila je na bolji svijet. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam lično je, eh, eh, je uh, pokopao svoju suprugu Hatidju, tada još uvijek nisu bili propisani propisi vezani za dženazu i tako dalje. Međutim, Muhammed sallallahu alaihi wasallam uradio je to kao što doliku, jeli, da se ta žena na takav način jeli, pokopa. A onda su ashabi kazali nakon smrti Hatidje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mjesecima ga nismo vidjeli nasmijanu. Šta više Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovu dobru i plemenitu ženu neće zaboraviti sve do svoje smrti. Sjeća se se te žene čak i u Medini kada se oženi drugim ženama. na ime Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi nam da je Hale, koja je bila sestra Hatidjina, eh, mnogo ličila na Hatidju. Pa kada bi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam samo čuo korake te žene i glas njen, promijenuo bi se. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jele to bi ga u asociralo na njegovu suprugu Hatidžu pa je to zasmetalo Aiši Aiša nikada nije ni vidjela Hatidžu subhanallah ali je to zasmetalo njoj i njoj je proradila ljubomora pa je kazala Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem jele Hatidža Hatidža Hatidža odnosno stalno spominješ tu Hatidžu i dan danas se sjećaš te Hatidže ona je bila samo jedna starica koja je umrla a Allah te nju zamijenio boljom misleći na sebe Pa je tada Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Ne, tako mi Allah. Allah mi nju nije zabranio, nije, nije zamijenio boljom. Hatidža je ta koja me je pomogla kad su me svi odbacili, odnosno povjerovala je u mene kada su me svi negirali. Jeli, prva koja je prihvatila Islam bila Hatidja radijallahu ta'ala anha. Zatim je bila ta koja me pomogla svojim imetkom kada se mi drugi svoj imetak zabranili. Veličanstvena stvar. Hatidja radijallahu ta'ala anha pomogla je Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam cijelim svojim imetkom. A na koncu nam kaže plemeniti poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i samo me je Allah tebareke wa ta'ala preko nje obskrbio potomstvom. Odnosno, samo sa Hatidjom, radi Allahu ta'ala anhu, a anha imam djecu. Jeli? Tako Aisha nam kaže, nakon ovoga sam zašutila i više nikada nisam spomenula Hatidju. Jeli, nakon ovog momenta zašutila sam i nikada više nisam spomenula Hatidju. Hatidža je bila njegov oslonac u kući. Hatidža je bila supruga, časna supruga Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koju je Melek Džibril donosio selam od gospodara svjetova. Činjenica se to dešavalo, govori nam samo jedno, da je ova plemenita žena bila posebna supruga, jedna od najposebnijih supruga Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam, a mi muslimani danas posebno se dičimo time što nju možemo zvati majkom vjernika. Dakle, ona je majka vjernika, supruga poslanika sallallahu alaihi wasallam, časna žena, jedna od najboljih žena ovog umeta, isto tako žena koja je dala život, odnosno rodila, rodila ženu koja je također jedna od najboljih žena ovog umeta, a to je Fatima, Fatima bint Muhammed ili Fatima, kćerka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam izgubio je oslonac u društvu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, zatim je izgubio svoju potporu i podršku koju je imao u kući sa svojom suprugom Hatidžom, jeli? ali ga gospodar svjetova naravno nije ostavio. Nakon što su se desila ova dva događaja, jeli, pleme Benu Hašim ostalo je bezglavljeno, Ebu Talib je preselio i sada pleme Benu Hašim treba da izabere svog novog poglavara, čovjeka koji će dalje da vodi to pod pleme. Naravno, tu na scenu dolazi Ebu Leheb čovjek koji je od početka svoje, kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam započeo svoju misiju, napadao, vrijeđao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam do te mjere da kada mu je preselio jedan od njegovih sinova, Ebu Leheb se tome radovao i govorio je, jeli, E, betare Muhammed. Muhammed je ostao jeli, odsječen, odnosno Muhammed je ostao bez svoga potomstva. Ta uvreda Muhammedu sallallahu alaihi veselam teško padala zato što dolazi od njegovog amidje. Pa je Allah objavio u svojoj plemenitoj knjizi suru Inna a'tajna kel keuthar fa li rabbike wanhar inna šani eke huval abtar onaj koji se prema tebi na takav način obhodi, on je taj koji će na najgori način skončat i on je taj koji će bez pomena u stvari ostat. To je bio Ebu Leheb, Amidja Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji je tokom cijele misije u Mekke vrijeđao i napadao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, sada on dolazi na mjesto prvaka u plemenu Benu Hašim. I ljudi su obično takvi prije nego što dođu na neku poziciju, pričaju jednu stvar, a onda kada dođu na poziciju, skroz promijenu svoju priču. Tako je bilo i sa Ebu Lehebom. Kada je osjetio odgovornost, kada je osjetio da je on taj koji treba da štiti svoje saplemenike, Ebu Leheb je otišao Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i kazao mu ti imaš potpuno pravo da radiš sve ono što si radio dok je Ebu Talib bio živ. Odnosno, ja te više neću sprečavati u tome što radiš. Zbog čega? Zato što si ti sin moga brata. Jeli, ti si sin moga brata i ja te neću sprečavati u onome što radiš. Ali šeitan naravno radi svoje. Ljudi su u Mekki počeli da govorkaju i da pričaju da je Ebu Leheb primio islam da je Ebu Leheb u stvari primio islam, pa su mu dolazili s tim jeli, informacijama. Ebu Džehel kada je čuo da je Ebu Leheb pružio zaštitu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, naljutio se. I onda je odlučio da skuje jednu zavjeru preko koje će, jeli, preko koje će jeli, u toj zavjeri oslabiti Muhammeda sallallahu alihi wasallam i otežati mu jeli, život. Otežati mu život. Naime, kada je Ebu Leheb bio tu kod njih, kazao mu je, čuli smo da si primio islam, pa on to naravno negirao. A onda mu Ebu Džahel kazao, dobro, otiđi i pitaj Muhammeda šta misli o tvome ocu Abdul Talibu. Odnosno, gdje je Abdul Talib sad? Pa je Ebu Leheb otišao Muhammedu sallallahu alihi wasallam i upitao ga, a gdje je Abdul Talib? Odnosno, šta misliš o Abdul Talibu? Muhammed sallallahu alihi wasallam mu je dao jedan lijep odgovor. Kazao mu je, Abdul Talib je sa svojim narodom misleći naravno da je Abdul Muttalib taj koji je skončao kao mušlik, kao nevjernik, on je sa svojim narodom jeli, tamo gdje mu i pripada mjesto. Pa se onda Ebu Lehe vratio i kazao, jeli, nije ništa loše kazao o mome ocu. Jeli. Muhammed sallallahu alaihi wasallam nije vrijeđao mog oca, nego mi je kazao, on je tamo sa svojim narodom. Pa mu je Ebu Džahl tada kazao, jeli, on se u stvari smijava s tobom. A šta to znači on je sa svojim narodom? To znači da je on nigdje drugo do u džahennemskoj vatri. Pa je nakon toga ponovo Ebu Leheb otišao Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i pitao ga je li to znači da je u džahennemskoj vatri Naravno, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije se njemu sukobljavao, ali on shvatio iz situacije da je to to. Tada se Ebu Lahab naljutio na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i od njega povukao svoju zaštitu. Sada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ostao bez zaštite u Mekki. Ebu Lahab je naravno skončao onako kako je skončao. Da gospodar svjetova ga uspomenuo u svojoj knjizi u suri, inšallah, koju svi znaju, a to je tebet jadabi lehebin uateb. Jeli proklete neka su ruke Ebu Leheba iz ono što on spletkali što radi ne samo da je spomenuo Ebu Leheba, nego je spomenuo i njegovu ženu. Ja su žene obično te koje huškaju i koje podpomažu muškarce onim nakanama koje oni rade. Tako da su njih dvoje skončali smrću koja je bila teška i bolna, a ono što ih čeka na sudnjem danu zaista je mnogo teže. Muhammed sallallahu alaihi wasallam sada je ostao u Mekke sam, bez zaštite svoga Amidje Ebu Taliba, bez svoje supruge Hatidje. Jedan događaj koji će sada uslijediti jeste veliki događaj koji će promijeniti njegov život, odnosno koji će mu jako teško pasti. Događaj za koji Ajša radijallahu talanha kad ga upita da li je bilo nešto teže od Uhuda za tebe, Muhammed sallallahu alaihi wasallam će kazati da. Muhammed sallallahu alaihi wasallam se neće zadržati u Mekki, nego će se zaputiti ka Taifu, gradu koji se nalazi najbliže Mekki, na gradu koje Muhammed sallallahu alaihi wasallam želi da proširi svoju misiju šta se desilo u Tajfu i kako je Muhammed sallallahu alihi wasallam prošao taj događaj, odnosno kako je to iskušenje koje je Muhammed sallallahu alihi wasallam doživio. U jednom od prošlih predavanja kazali smo da je Muhammed sallallahu alihi wasallam pogođen sa dvije smrti, odnosno da ga je gospodar svjetova iskušao smrću njegovog amidje Ebu Taliba. Ta smrt njegovog amidje Ebu Taliba vrlo je pogodila Muhammeda sallallahu alihi wasallam jer je Ebu Talib bio njegov oslanac u društvu. Zatim je uslijedila smrt njegove supruge Hatidje. Hatidja je bila njegov oslonac u kući. Nakon što je izgubio ova dva vrlo, vrlo važna insana u svome životu, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bit će iskušan još jednim događajem. Još jedan događaj, odnosno incident, zbit će se nedugo nakon smrti Hatidja radijallahu ta'ala anha, a upravo zbog ova tri događaja, dakle smrt Jebu Taliba, smrt Hatidje i sljedećeg događaja o kojem ćemo danas inšala nešto kazati, ova cijela godina prozvana je godinom tuge. Dakle, u siri Muhammeda sallallahu ve sellem ovaj period, odnosno ova godina, a to je negdje oko 10. godine po poslanstvu. Znači, već nekih 10 godina Muhammed sallallahu alejhi ve sellem eh, širi ljudima islam, govorimo o ideji islama. Ova godina je bila najteža godina za njega jer je izgubio svoga amiđu, izgubio je svoju suprugu, a zatim će mu se u tajfu desiti nešto veoma teško i zbog toga je ulema ovu cijelu godinu nazvala godinom, godinom tuge. Eh, obzirom da je u Mekki nakon smrti Ebu Taliba stanje za poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam postalo izuzetno teško, kazali smo da je Ebu Leheb, njegov amidža koji je preuzeo vlast, odnosno postao prvak plemena Benu Hašim, prvi inicijalno ponudio zaštitu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, nakon što je Ebu Džehel i Umeje ibn Halef e, nagovorili Ebu Leheba da ga pita, odnosno Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, za Ebu Taliba, odnosno za Abdul Mutaliba, Abu Leheb je povukao svoju zaštu od poslanika sallallahu alaihi wasallam, odnosno kada je saznao da Muhammed sallallahu alaihi wasallam u stvari smatra da je njegov djed Abdul Mutalib sa svojim narodom, a time misli da je u stvari u džahennemskoj, da je u džahennemskoj vatri. Tada je Abu Leheb povukao svoju zaštitu, a Muhammed sallallahu alaihi wasallam obreo se u Meki bez svoga zaštitnika Abu Taliba, a ovaj put i bez zaštite Abu Leheba tada se odlučuje na jedan potez koji je bio logičan, nadamo se tome, a to je da napusti Meku. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam cijelih deset godina nije napuštao Meku. Dakle, ostao je sa svojim narodom. Ovdje vidimo veoma bitnu stvar, a to je da čovjek koji je musliman, koji boravi i živi u jednom društvu, mjesto u kojem se rodio, da je to u stvari mjesto prioritetnog njegovog djelovanja, a ne da izbjegne, odnosno da bježi iz svoga mjesta, da se povlači u nekakve krajeve kako bi tamo djelovao. Jer Muhammed sallallahu alaihi wasallam nije tako radio. Ostao je u svom mjestu u Mekki sve do onog momenta dok život nije postao za njega izuzetno težak. A kada se u Mekki stanje zakompliciralo, Muhammed sallallahu alaihi wasallam odlučuje da proširi svoju misiju na prvi grad koji je bio najbliži Mekki, a to je grad Taif. Taif se nalazi nedaleko od Meke, odnosno na dva dana hoda otprilike od Meke. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam će se odlučiti za taj grad jer je u stvari najbliži Meki. Mekelije i Taifljani se poznaju, odnosno plemena, odnosno pleme Benu Sekif i pleme Kurejš su plemena koja se znaju, odnosno između njih postoji jedan, jedna vrsta rivaliteta, odnosno taj odnos ljubavi i mržnje. Teško su mogli jedni s drugima, ali isto tako nisu mogli jedni bez drugih. Tako da su se oni izuzetno dobro poznavali, pa je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sellem odlučio da posjeti Taif i da tamo pokuša proširiti svoju misiju, odnosno da, taj, da tamošnje stanovnike, stanovnike Taifa pozove, pozove ih u islam. E, nedugo nakon smrti Hatidže, ulema govori o nekih 40 dana ili malo više, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa svojim posinkom Zaid ibn Harise odlučuje se da krene ka Taifu. E, taj izlazak njegov iz Mekke nije bio javan, jer bi javnim izlaskom povratak u Mekku bio izuzetno težak. Zato se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odlučio da pješice krene prema Taifu, a ne na jahalici. Jer ako bude na jahalici, ljudi će primijetiti njegov izlazak, a on to nije htio. Tako kako su on i Zed ibn Harise izašli iz Mekije neprimjetno i pješice se zaputili ka Taifu. To je otprilike distanca, odnosno udaljenost nekih dva dana hoda koji je Muhammed sallallahu alihi wasallam, koji je Muhammed sallallahu alihi wasallam prešao, prešao jeli, na svojim mubarek nogama. Dakle, to se zbilo negdje desete godine po poslanstvu u mjesecu, u mjesecu Ševalu. Aisha radijallahu ta'ala anha E, pita Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a ovaj hadis se nalazi kod imama Buharije u njegovom sahihu, da li je se tebi, da, odnosno u tvom životu cijelom, u cijeloj misiji ovoj, da li je prošao jedan dan u tvom životu, a da je bio teži od Uhuda? Naime, Aisha radijallahu ta'ala anha ne zna za period prije hijdre, jer je bila još uvijek mala, ali poslije hijdre znala je šta se desilo na Uhudu i to je za nju bio najteži dan za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali sada ona pita Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji je najteži dan koji je prošao u tvome životu, pa je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže to je bio dan, odnosno moment kada sam otišao u Tajf i kada me tvoj narod grubo odbacio Dakle, momenat kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao u Taif i kada ga je narod Taifa jeli, grubo, grubo odbacio, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nisam se osvijestio, odnosno bio sam u jednom stanju šoka, sve dok nisam došao do mjesta koje se zove Karnu Thalib. Karnu Thalib nalazi se na neki 30 km udaljeno od Taifa i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tu cijelu dioncu prešao jeli, u tom stanju šoka jer je bio teško povređen, a vidjet ćemo šta će mu se desiti jeli, jeli, u Tajfu. Naime, Uhud i patnja koju doživio na Uhudu, a to je da je bio ranjen, da je bio povrijeđen, da se krv slijevala iz njegovog mubarek lice, to je u stvari bila fizička, fizička bol koja mu je nanešena, ali Taif, pored fizičke boli koja mu je nanešena, nanešena mu i duševna, odnosno psihička bol. Tako da je taj incident u Taifu, odnosno taj događaj u Taifu izuzetno teško pao Muhammedu sallallahu alihi wasallam. Veoma bitna stvar, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije ljudima pričao ovom događaju u Tajfu i vjerovatno ne bi ga nikada ni spomenuo da ga Ajše nije upitala za to. Zašto? Zato što on ne želi da se jada ljudima i ne želi da iznosi svoju patnju i tugu i bol pred narod, nego je to iznosio pred gospodara svjetova i to je osnova da musliman vjernik kada mu se desi neko teško iskušenje da ne traži okolo suosjećanja ljudi jer mu ljudi i onako ne mogu pomoći nego da se obrati onome koji je sve mogući onome koji će mu i onako moći pomoći a to je gospodar svjetova tako da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije se žalio ashabima okolo kako mu je bilo teško i kako su ga ljudi odbacili u Tajfu nego je upravo na upit Ajše radijallahu ta'ala anha kazao ono što mu se desilo, je li bez, bez da osjeća, odnosno da traži njenu soosjećanje, nego je samo kazao e, šta mu se desilo u kratkim crtama, bez da nam govori priča detalje. Naravno, poslije ćemo mi doći do još nekih predaja koje govore, koje govore o događaju tajfu, odnosno onome što se zbilo, što se zbilo u, u tajfu. Dakle, kazali smo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam zajedno sa Zaid ibn Harisem prepješačio ta dva dana i došao do Taifa. U Taifu eh, pleme Sekif je pleme koje vlada Taifom, a njihov vladar koji je bio tada u Tajfu, odnosno prije misije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam je preselio i za sebe ostavio tri sina, a ta tri sina su se dogovorila da zajedno vladaju. I upravo je Muhammed sallallahu alaihi wasallam odlučio da ode kod njih, dakle da posjeti njih trojicu kao prvake plemena Saqif, jer ako njih ubijedi, bit će puno lakše da tu svoju misiju dalje širi u Tajfu. I ovo je bilo pravilo po kojem je postupao Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pa je zatražio sastanak, odnosno susret sa ova tri poglavara, pa su ga oni, pa su ga oni prihvatili prihvatili, odnosno primili, a onda im je on izložio ono zbog čega je došao, odnosno kazao im istinu, a to je da nema drugog Boga osim Allaha i da je on Allahu poslanik, da ih poziva u vjerovanju jednog Boga, a onda su oni veoma grubo odbacili taj njegov predlog, odnosno odbacili su Muhammeda sallallahu alihi wasallam i ovo što im je on kazao, pa je jedan kazao onako sarkastično, ali zar Allah nije mogao naći nekog drugog mimo tebe da pošalje? Treći je kazao, ako si ti stvarno poslanik, onda ja odo da oskrnavim A jedan od njih je kazao, uh, ako si ti poslanik, onda meni kao čovjeku običnom ne priliči da razgovaram s tobom. A ako nisi poslanik, odnosno ako lažeš, onda meni isto tako ne priliči da razgovaram s tobom. Na ovaj način oni su sarkastično i grubo ismijali Muhammeda sallallahu alihi wasallam i odbacili ga. Naravno, nakon ovoga, on ih je samo zamolio da ovo što se desilo ne prenesu plemenu Kureš odnosno da ne šire tu vijest šta se desilo u Tajfu, jer ako prošire vijest u taj, u, iz Tajfa u Kureš, povratak u Meku će mu biti izuzetno, izuzetno težak. Nakon što su ga oni odbili, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije napustio Tajf odma, nego je, kao što je došlo jedno od predaja kod Ibn Ishaqa, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam razgovarao sa običnim svijetom, išao bi na pijacu i govorio bi ljudima, jer gospodaru svjetova. I kao što to obično biva, ljudi kada čuju istinu. Ljudi kada čuju ono što im se govori, ono što im se zbori, razmislio o toj istini, pa se desilo da su neki ljudi počeli da se kolebaju oko te istine, odnosno oko islama i odlučili su da prime islam, a upravo je ta vijest doprla do ovih glavešina, te su oni tada naredili da se Muhammed sallallahu alihi wasallam istjera iz Taifa, a onu omladinu mlade želi nagovorili da ga kamenicama potjeraju. Pa je tako se i desilo da su ljudi natjerali Muhammeda sallallahu alihi wasallam da se da u bijeg. Zid ibn Harise nam govori da je on svojim, mubarek, odnosno svojim tijelom štitio Mubarak tijelo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bio izuzetno povrijeđen, jeli, da, da, da su mu nanesene fizičke rane i da je udalio se, jeli, od, iz, udalio se iz Tajfa i zaputio se put Meke, a onda nam govori i kaže nisam se osvijestio, odnosno nisam došao sebi sve dok nisam došao do mjesta Karnul Menazil, odnosno Karnul Sa'alib, e, mjesto koje je udaljeno od Tajfa, nalazi se nadomak, nadomak Meke. E, tu je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam odsjeo, odsjeo u jednu hladovinu pod jedan zid, ne znajući da upravo taj posjed je u vlasništvu, odnosno pripada dvojici Mekelija, ljudi s kojima on ima i krvnu vezu, a to je Utbe, Utbe i Velid ibn Šejbe. eli Utbe i Velid ibn Šejbe, njih dvojica, uh, njih dvojica su jeli, uh, e, uh, e, bili vlasnici ili posjednici tog mjesta. Inače su Mekelije imali tako svoje posjede van Meke, eli tako da su i njih dvojica eli uh, uh, Utbe i Velid uh, ibn Rabija imali te svoje posjede, a tu je bio vinograd jedan, pa kada su vidjeli poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je odseo pod pod njihov je li pod njihov uh, uh, je li hlad njihov, njihovog njihovog zida, uh, dali su svom slugi koji se zvao Adas grožđe da mu odnese odnosno da se Muhammed sallallahu alaihi ve sellem da se Muhammed sallallahu alaihi ve sellem počasti. Kada je Adas došao pred Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, dao mu je jeli, voće, odnosno dao mu je grožđe da se okrepi, pa kada je htio da uzme, da to pojede, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kazao je Bismillah. Pa ga je Adas pitao, a šta je to Bismillah? Jeli, nikada nisam čuo da neko kada jede kaže u ime Allaha. A onda mu je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kazao, ovo je nešto čemu me naučio moj gospodar. A odakle si ti? pitao je ovog mladića, a on mu je kazao ja sam iz grada Niniva, odnosno jednog grada u Iraku. A Muhammed sallallahu alejhi wa sallam mu je kazao grad Junusa ibn Meta. Pa ga je Adas pitao, a kako ti znaš za Junusa ibn Meta? Pa mu je Muhammed sallallahu alejhi wa sallam kazao Junus ibn Meta je moj brat. Ja i on smo vjerovjesnici, a Allah te baraka ve taala me obavijestio je li o njemu tada je ovaj dječak, odnosno ovaj mladić Adas počeo da ljubi u glavu Muhammeda sallallahu alihi wasallam, pa se onda udalio od njega. Kada su Utme i Walid vidjeli ovu stvar, pitali su ga zašto si ljubio jeli, u glavu onog čovjeka, pa im je on kazao ovaj čovjek je najbolji čovjek na Dunjaluku. Obavijestio me o jednoj stvari koju zna samo poslanik koju zna samo poslanik, a onda su ga oni naravno ukorili i kazali on je tebe općinio o Adase. Jeli, on je tebe općinio o Adase, pa ga se, pa ga se e, pripazi. Muhammed sallallahu alihi wasallam će ovdje u hladovini u hladovini proučiti jednu dovu koja je poznata kao tajvska dova, a zatim će mu doći Melek, Melek Džibril da ga potpomogne. Onome što se desilo tu i o kakvoj dovi je riječ, vidjeli smo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam grubo i uz mnogo sarkazma odbijen od strane prvaka plemena Sekif u Tajfu, ali on nije posustao nego se dao da poziva ljude koji su bili na pijaci, međutim oni su ga protjerali, odnosno natjerali, i natjerali svoju ološ i mladež da ga gađaju kamencama, pa je Mubarek tijelo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam krvarilo. Pa nam on kaže da, sam, da je se osvijestio tek onda kada je stigao do posjeda Utbeta i Šejbeta ibn Rabije. Dakle, nije Velid, nego Utbe i Šejbe ibn Rabija. To su bila dva brata, jeli? To su bila dva brata iz Mekke, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je njihov dalji rođak. Dakle, Utbe i Šejbe ibn Rabija pozvali su svog e, slugu Addasa i vidjeli smo kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem iskoristio priliku da stupi u konverzaciju sa Addasom i naravno da mu predoči istinu koju je Addas najvjerovatnije prihvatio, jer poslije kada se desi bitka na Bedru, Utbe i Šejbe ibn ibn Rabija pokušat će da nagovore Adasa da ide sa njima u boj protiv Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ali im je Adas tada rekao, budite sigurni tako mi je Allaha da njemu planine ne mogu ništa. Odnosno, ovaj čovjek, ovaj čovjek je poslan od Allaha, te barake wa ta'ala, njemu planine ne mogu ništa, zato ga se kanite prije nego se okrene ka Mekke, odnosno krene ka Mekke. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je iskazao svoju zabrnutost kroz jednu dovu koja je ostala poznata kao tajfska dova. U toj dovi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam okreće se gospodaru svjetova i dovi i njemu kaže gospodaru moj, tebi se okrećem i od tebe tražim svu snagu i svu pomoć ila men tekiluni, gospodaru moj, kome me ti prepuštaš? Gospodaru moj, ako ti nisi srdit na mene, onda ja ni zašta ne marim. I ovo je upravo srž te dove. Naime, Muhammed sallallahu alihi wasallam je zabrinut da gospodar svjetova nije srdit na njega, pa mu se desilo ono što mu se desilo. Subhanallah. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pita gospodara, gospodaru, ako ti nisi srdit na mene, onda ja ne marim za ovo što se desilo. Jeli? Ako si ti zadovoljan sa mnom, onda svako iskušenje koje me zadesi, ja na njega neću obratiti pažnju. Ovo je bio Rasulullah, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, čovjek čija je briga bila najveća briga za to da gospodar svjetova bude zadovoljan njime, a ne to šta će ljudi kazati, jeli, šta će se desiti oko njega. Dakle, zbog ovoga Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pita gospodaru, ovo što se sada desilo u Tajfu, činjenica da sam protjeran, činjenica da su me gađali kamencama, da nisam ja nešto pogriješio, odnosno gospodaru, da nije do mene, gospodaru, da nije do mene nedugo nakon ove dove, kaže nam Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, vidio sam da me jedan oblak nadkriljuje, odnosno da je iznad mene hladovina. Pa sam podigao svoj pogled ka nebu i vidio sam veliki oblak, a iznad tog oblaka nalazio se Melek Džibril. Melek Džibril me poselamio i kazao mi, gospodar tvoj je čuo i vidio ono što se desilo, odnosno gospodar tvoj je čuo šta ti je narod tvoj kazao, sa mnom je melek zadužen za brda. Pa je taj melek zadužen za brda poselamio Muhammeda sallallahu alihi wasallam i kazao mu da ga je gospodar svjetova poslao da kazni taj narod. I prije nego što je Muhammed sallallahu alihi wasallam išta kazao, on mu je dao nekoliko prijedloga. Jedan od tih je bio, ako želiš, o Muhammede, tvoje je samo da kažeš a ja ću na njih, odnosno sklopit ću dva brda koja su iz, između kojih se oni nalaze, sklopit ću ta dva brda, sastavit ću ih i sve ćemo njih, ili svi će oni biti, svi će oni biti ubijeni. Pa je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kazao, ne, ne čini ništa, odnosno ne radi ništa, Ja se zaista nadam, odnosno moja dova je takva, nadam se da će gospodar svjetova iz kičmih ovih ljudi izvesti nove ljude koji će obožavati gospodara svjetova i neće mu činiti širk. Ovo je vrhunac milosti prema drugim stvorenjima. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kao što ga Kur'an opisuje kad kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi te nismo poslali, o Muhammede, osim kao milost svjetovima. I upravo ovdje se ta milost očituje možda puno više nego na drugim mjestima. Jer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sada ima priliku da se osvijeti. Ima priliku da samo kaže melek u smrti kazni ih i melek je li zadužen za brda da ih kazni sve. Međutim, on kao Rasulullah, kao najodabrani Allah poslaniji, kao onaj koji je milost svjetovima, on se ne svijeti. Pogledajmo samo prime nas danas, kako smo slabi, jeli, kako ne slijedimo primjer Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Ako nas neko ružno pogleda, mi nastavimo da mu se osvijetimo. Međutim, Muhammed sallallahu alihi wasallam ne samo da je bio ismijan, ne samo da je bio sarkastično i grubo odbijen, nego je bio i fizički napadnut od strane stanovnika Tajfa. Ali kada mu dolazi prilika da se osvijeti, Muhammed sallallahu alihi wasallam kaže ne odnosno tu pokazuje svu onu milost, milost zbog kojega je Allah te ve taala i poslao učinio ga takvim, a to je rahmetan lil alamin, da je on i cijela njegova misija u stvari sama milost. Zato onaj ko smatra da je Muhammed sallallahu alihi wasallam nešto drugo osim milosti, taj se zaista vara. Neka pogleda samo ove primjere, neka vidi njegov život, neka pogleda Muhammeda sallallahu alihi wasallam i njegovu samilost prema drugim ljudima, pa će vidjeti da je ovaj čovjek zaista poslanik od gospodara svjetova, onaj koji ljudima želi dobro, onaj koji ljudima želi hajr i onaj čiji život mi treba da izučimo, čiji život mi treba da naučimo kako bismo se sutra i mi znali ponašati onako kako to je li od nas islam nalaže. Iskušenja kroz koje je prošao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ovdje u Tajfu i druga iskušenja koja će proći kroz Bedr, bitku na Uhudu i ostalo, samo su bila iz razloga da Muhammed sallallahu alihi wasallam bude što više uzdignut, odnosno da se što više okali, jer čovjek koji prolazi kroz iskušenja, njegov status kako na Dunjaluku, tako i na Ahiretu biva, jeli, biva uzdignut. Vidimo da je njegova briga, jeli, prvenstveno briga, a, briga za to da Allah te bareke ve taala bude zadovoljan, zadovoljan sa njim. Ne mari on zato što je iskušan, ne mari on zato što krvari, ne ne mari zato što je ismijan i skarkastično i grubo odbijen, nego on mari, odnosno brine samo zato da gospodar svjetova bude zadovoljan njime. Isto tako Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ne krije svoj identitet, odnosno nije ga stid njegove pripadnosti islamu. Kada mu dođe onaj mladić i donese mu ono grođe da se Muhammed sallallahu alaihi wa sallam okrijepi, on ponosno kaže Bismillah, želeći na taj način da širi istinu gospodaru svjetova. Tako danas i mi, muslimani, nema potrebe da se stidimo svoje pripadnosti vjeri, nego ponosno na kojem god mjestu da se čovjek nađe, kada hoće da jede, kaže Bismillah, ili na bilo kojem drugom mjestu ako se obrije čovjek, da ne krije svoj identitet, odnosno da ga pokaže drugim ljudima, jer nikada ne znaš kako će drugi ljudi reagovati, kao što je reagovao ovaj mladić, a to je da upitao Muhammeda sallallahu alihi wasallam, odakle to Bismillah, pa je saznao istinu o tome ko je gospodar svjetova, i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam jeli Allahov tabaraka wa ta'ala eh, poslanik. Činjenica da, da ga njegov narod odbija, a da ga čovjek iz Iraka pomaže, jer grad Niniva nalazio se u Iraku, a Das nije bio stanovnika Mekke, nije bio stanovnika Taifa, govori nam da je gospodar svjetova kao da je to simbolična jedna poruka Muhammedu sallallahu alihi wasallam, a to je ako te tvoj narod sada odbio, znaj o Muhammede da će te drugi prihvatiti. I ne samo da su ga prihvatili drugi, nego na ovoj misiji Muhammed sallallahu alihi wasallam nije ni slutio da će se otvoriti jedna posebna nova vrata, a to je da će jedan novi cijeli svijet prihvatiti Islam. Naime, o čemu je riječ? kada se vraćao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem iz Taifa, zaustavio se u dolinama prije Mekke, tu je odlučio da se odmori, odlučio je da prospava noć, odnosno da odmori svoje tijelo, ali prije nego što je se dao je e, u odmor, Muhammed sallallahu alaihi wasallam odlučio je da klanja, odnosno da stane na, na teheđud, da obožava svoga gospodara, da klanja noćni namaz. Pa kada je Muhammed sallallahu alaihi wasallam stao da klanja onako umoran, veoma bitna stvar ovdje da vidimo da ga ništa od njegovog gospodara nije udaljavalo, pa čak ni umor. neka iz Mekije u Tajif, zatim iz Tajifa ka Mekiji, verovatno i moralo je biti teško i naporno, obzirom da je riječ o neprohodnoj pustini, ali Muhammed sallallahu alihi wasallam ne zaboravlja na svoga gospodara, nego staje na namaz i počinje da uči Kur'an. I počinje da uči Kur'an. A tada gospodar svjetova i svoje apsolutne mudrosti i milosti upravo na to mjesto šalje grupu, skupinu džina. Da, skupinu stvorenja koje mi ljudi ne vidimo, ali u koje vjerujemo da postoje, da se nalaze oko nas. Tada ta skupina džina, Allah te barke wa ta'ala ih je naputio da čuju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, odnosno da čuju veličanstvene riječi Kur'ana plemenitog. O ovom događaju govori nam Kur'an. U suri Ahqaf, pod kraj te sure, kaže uzvišeni وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ kada smo mi jeli okrenuli odnosno naputili skupinu džina na tebe jel jeste mi unel Kur'an da oni slušaju Kur'an jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada je stao na namaz jeli učio je Kur'an na a kakvo li je samo to bilo učenje Kur'ana iz usta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem pa su džini došli i slušali taj Kur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Kada su došli kod Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, okupili se, kazali su jedni drugima jeli šutite, šutite da slušamo učenje Kur'ana. Falamma qudiya wallu ila qaumihim munzirin. A kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem završio svoje učenje Kur'ana, oni su se okrenuli i otišli svome narodu, ne kao oni da ih obavijeste o nečemu, nego munzirin džin, oni koji su sada prihvatili istinu, džini koji su primili islam, a razlog njihovog primanja islama bio je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ovdje vidimo veličanstvenost Allahovog tabaraka wa ta'ala govora. Kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam stao na namaz, kada su se džini oko njega okupili, počeo je da im uči, da im niže ajete gospodara svjetova, a onda su džini milošću gospodara svjetova čuli taj Kur'an veličanstveni, oni su znali o tome, o prijašnjim objavama, slušali su nekad davno i Teurat, slušali su objavu koju je Džibril donio Musa'u, alihi selam, ali po prvi put čuju veličanstveni Kur'an, Kur'an koji ostavlja traga na ljudska srca, ali i na džinska srca. Tada kada su čuli taj Kur'an, kada su čuli iz usta Muhammeda sallallahu alihi wasallam veličanstvene riječi Teuhida, ta skupina džina prihvatila je Islam. Poslije će Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ići kod džina da ih podučava Kur'anu, da im govori o islamu. Na Naime, Abdullah ibn Mas'ud nam prenosi da su jedne prilike bili sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, a da se onda on samo izgubio i da je nestao. Pa su ga tražili cijeli taj dan i cijelu tu noć, pa ga nisu mogli naći. A sutradan je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam se pojavio pa su ga pitali gdje si bio, pa im je on kazao bio sam kod vaše braće džina, jeli, džini su došli i pozvali me, pa je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam otišao kod njih, učio im je Kur'an, podučavao ih je islamu, podučavao ih je propisima ove vjere i govorio im Allahu tebareke ve taala. Na taj način iako Muhammed sallallahu alejhi ve nije bio prihvaćen u Taifu, iako je bio grubo i sarkastično odbijen, ipak je gospodar svjetova mu se smilovao i otvorio mu jedna skroz nova vrata, a to je da svijet je džina primio islam. Kako se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vratio u Meku i šta se desilo nakon ovog teškog iskušenja koje ga je snašlo,